Карло Колоди, Пинокио. Чита Жаклина Мучева. Како се случи дрводелецот мајстор Цреша да најде парче дрво што плаче и што се смее како бебе? Си бил еднаш еден цар. Веднаш сигурно ќе помислат моите мали читатели. Не деца, сгрешивте. Си беше еднаш едно скапоцено дрво, поточно едно обично парче огревно дрво – од оние кои во зима се ставаат во кјумбињата и во камините за палење оган и за загревање на собите. Не знам што се случило, но се почна кога еден убав ден ова парче дрво се најде во дукенот на стариот дрводелец, чие име беше мајстор Антонио, само што сите го викаа мајстор Цреша, поради остриот врв на неговиот нос кој беше секогаш измазнет и модер како на цреша. Што мајстор Цреша го виде парчето дрво, се расположи, ги протри рацете од радост и со полуотворена уста промрморе. Ова парче дрво се појави токму на време. Ке го искористам за да си направам ногарка за масичката. Кажано сторено, ја зеде веднаш острата секира и почна да му ја отстранува кората и да го делка. Но кога се припреми да замавне со секирата, запре со раката крената во воздух затоа што чу едно слабо гласче кое молеше – Не удирај ме многу силно. Замислете си како беше вчудовидена таа добра стара душа на мајстор Цреша. Ја прегледа собата со збунетите очи за да види од каде излезе тоа гласче, но никого не виде. Погледна под работната масичка, немаше никого. Погледна во орманот кој беше секогаш затворен, не виде ништо. Погледна во кошницата со струганки и деланки, немаше никој. Го отвори влезот на дуќенот за да погледне и на улицата не виде ништо. Епа тогаш, јасно ми е, рече смејки се и чешкајки си ја периката. Јасно е дека тоа гласче сум си го измислил самиот. Ке продолжам да работам. Ја зеде секирата и со величествен удар замавна по парчето дрво. Ау, ме повреди! Жално викна истото гласче. Овој пат мајстор Среша остана скаменет, очите како да му излегуваа од главата, со уста ширум отворена и со јазик виснат од брадата, така што личеше на гротескна маска како за фонтана. Што му се поврати говорот, почна да зборува тресејки се и пелтечеки од страв. Ама од каде ли дојде ова гласче што кажа ау, или овде сепак нема жива душа, да не ова парче дрво научило да плаче и да писка како бебе? Не ми се верува. Еве го тоа дрво, парче дрво за камин, како и сите други. Ако го фрлиш на оган, има да свариш цело тенџере граф, па тогаш мора да не се скрил некој во него. Ако се скрил, тешко нему. Сега ќе го средам. И така велики го зграбчи со двете раце недолжното парче дрво и зеде да го треска безмилосно под зидовите на собата. А потоа седна да слуша – за да чуе дали ќе се јави пак некој гласче што ќе се жали. Почека две минути и ништо, пет минути и ништо, десет минути и ништо. А, јасно ми е, рече тогаш. Обидувајќи се да се насме и растурајќи си ги косите. Јасно е дека тоа гласче кој рече ау, сум си го измислил самиот. Ке продолжам да работам. И бидејќи му влезе страв коски, се обиде да си подпевнува за да се окуражи малку а во меѓувреме, откако ја спушти секирата, го зеде врака стругалото за да го иструга и да го измазни парчето дрво. Но, додека го стругаше нагоре и надолу, го чу истото гласче кое му велеше кикотејки се. Престани, ме скокоткаш. Е, овој пат кутриот мајстор Среша падна долу како гламјосан. Кога му се поврати видот, се затекна седнат на земја. Неговото лице изгледаше зашеметено, та дури и остриот врв од носот, од сјаен каков што му беше од секогаш, стана темно син од страв. Мајстор Цреша му го подари парчето дрво на својот пријател Гепето, кој го зеде за да си направи фантастична дрвена марионетка што ќе знае да танцува, да се мечува и да прави смртоносни скокови во воздух. Во тој миг некој затропа врата. Влезете слободно, рече дрводелецот, немајќи сила да се исправи на нозе. Тогаш во работилницата влезе едно пргово старче по име Гепето, кое децата од соседството, кога сакаа да го налутат, го викаа со прекарот Бакардник. И тоа поради жолтата долга коса што многу личеше на Бакарданик од пченкарно брашно. Гепето беше исклучително избувлив човек. Тешко на оној што ќе го викнеше Бакарданик – Гепето веднаш се претвараше во диво животно и не постоеше начин да се смири. Добар ден, мајстор Антонио, рече Гепето. Што правите така спружен на земја? Што правам? Ги учам мравкиве да сметаат. Е, па на здравје работа. Што ве донесе кај мене, куме Гепето? Нозеве, знаете, мајстор Антонио, дека дојдов кај вас да ве замолам нешто. Јас сум подготвен да ви помогнам одговори дрводелецот, исправувајки се на колена. Утринава ми и падна наум една идеја. Да ја чуеме, помислив дека си делкам една дрвена марионетка, ама чудесна и фантастична марионетка која ќе знае да танцува, да се мечува и да скока во воздух превртувајќи се. Со таа марионетка сакам да го прошетам светот за да си обезбедам зала клеп и чаша вино. Како ви се чини? Браво, Бакарданику, извика она исто гласче за кое не беше јасно од каде доаѓа. Како што слушна дека некој го вика Бакарданик, кумот Ѓепето се зарумени како луто пиперче и вртејки се на кајдеврделецот, разбеснето му рече. Зошто ме навредувате? Е, кој ве навредува? Па ме нарековте Бакарданик. Па не бев јас? Е, тогаш јас бев. Јас велам дека сте вие тој што ме нарече Бакарданик. Не, да, не, да. И како што се жестеа се повеќе и повеќе, зборовите станаа дела, се зграпчија закоса, се изгребаа, се изгризаа, се издраскаа. Кога завршите пачката, во раците на мајстор Антонио се најде жолтата перика на гепето, а пак гепето се освести дека ја држи шарената перика на дрводелецот. Врати ми ја периката, рече мајстор Антонио. И ти врати ми ја мојата, па да се смириме. Двајцата старци, откако секој од нив си ја зеде собствената перика, си ги стегнаат ланките и се заколнаа дека ќе останат добри пријатели за цел живот. Значи, пријателе Гепето, рече дрводилецот во знак на примирие, кој е тоа добро што го барате од мене? Би сакал малку дрво, за да изработа мојата дрвена марионетка. Ке ми дадете ли? Задоволен мајстор Антонио веднаш отрча да го земе од работната маса парчето дрво кое му направи многу проблеми. Но кога требаше да му го даде, парчето дрво замавна и отргнувајќи се со сета сила од неговите раце се заби во исушените колена на серомавиот депето. А, значи со ваква итрина ми го подарувате дрвото, мајстор Антонио. Ме насамаривте. Не, ви се колнам дека не бев јас. Па тогаш јас бев, За се е виновно ова дрво. Знам дека е поради дрвото, ама вие сте тој што ме удри по нозете. Јас не ве удрив. Лажливец. Гепето не навредувајте ме, инаку ќе ве викам бакарданик. Магаре, бакарданик, магариште, бакарданик, грдо мајмуниште, бакарданик. И му слушна дека по трет пат го нарече бакарданик, на гепето му се стемни пред очи и му се нафрли на дрводелецот. Е, тогаш се заборавија. По завршувањето на борбата, мајстор Антонио си најде уште две други гребнатини на носот, а на оној другион пак му фалеа две копчиња на палтото. Откако на таков начин си ги израмнија сметките, си ги стиснаа дланките и се заколнаа дека ќе бидат добри пријатели цел живот. И така ќе Пето благодарувајки му се на мајстор Антонио си го зеде со себе парчето дрво и кривејки се се врати дома. Е, кога се врати дома, Джепето веднаш почна да ја изработува дрвената марионетка и ја даде име Пинокио. Првите палавштини на дрвената марионетка. Куќата на Гепето беше една земјена собичка што се напојуваше со светлина од просторот под скалите. По Покуќнината не можеше да биде поедноставна. Криво столче, немногу удобен кревет и стара масичка. На долниот зид се гледаше камин со запален оган – Ама огнот беше нацртан, а покрај огнот пак беше нацртано грне што разиграно вриеше и испушташе облак од чад, кој изгледаше како вистински чад. Штом влезе дома, Джепето веднаш ги зеде алатите и зеде да ја длаби и делка својата дрвена марионетка. Какво име да ја дадам, се праша во себе. Сакам да ја викам Пинокио. Пинокио или Пинолио е плод семка од шишарка ова име ќе и донесе среќа. Запознав цело едно семејство пинокиевци. Таткото Пинокио, мајката Пинокија, децата пинокијци и сите се ноѓа добро. Најбогатиот од нив питаше. И кога измисли име на марионетката, тогаш почна мирно да работи и ја изделка косата, потоа челото па очите. Откако ги изделка очите, обидете се да си замислите колкава беше неговата зачуденост кога виде дека очите на Пинокио се движеа и го гледаа втренчено. Кога Гепето свати дека го гледаат ти очи, се почувствува лошо и рече со разлутен тон. Дрвени очишта, зошто ме гледате? Никој не одговори. Откако ги направи очите и го направи и носот, ама носот само што беше издалкан почна да расте и растеше, растеше, растеше и за неколку минути стана носиште без крај. Кутриот Дјепето се измачуваше да го скрати, но колку повеќе го кратеше и го скусуваше, толку повеќе тој тврдоглав нос продолжуваше да расте. После носот ја изделка устата. Устата и покрај тоа што не беше се уште довршена, почна да се смее и да го исмејува. Престани да се смееш, рече на вредениот ѓепето, ама како да му зборуваше над зидот. Престани да се смееш, ти повторувам, викна со заканувачки глас. И тогаш, устата престана да се смее, ама затоа пак го исплази надвор целиот јазик. Дјепето, за да не си го расипе расположението и работата, се направи како да не видел ништо и продолжи да работи. После устата му ја изелка брадата потоа вратот, па грбот, стомакот, рацете и на крајот дланките. Штом ги заврши рацете, Ѓепето почувствува како му се одделува периката од главата. Се заврде нагоре и што да види? Ја виде собствената жолта перика во раката на дрвената марионетка. Пинокио! Врати ми ја веднаш мојата перика! А Пинокио наместо да му ја врати периката си ја стави на глава и под неа остана полу задушен. Заради таа невкусна и навредлива и троштина, Кепето се растажи, стана меланхоничен како никогаш дотегош во животот свој и вртејки се на кај Пинокио му рече. Не ранимај кој еден. Уште не си довршен, а веќе почнуваш да се однесуваш со непочитување кон татка си. Лошо дето мое, лошо дете. И си ја избриша солзата. Останаа недовршени нозете и стапалата. А кога пето ги изделка из стапалата, почувствува како му се приближува една клоца на кај носот. Си ја заслужувам, си помисли во себе. Требаше порано да мислам. Е, сега веќе е доцна. Потоа ја зеде дрвената марионетка под раце и ја спушти на земи, на подот од собата, за да прооди. На Пинокио нозите му беа здрвени и не умееше да се движи, па Гепето го водеше за рака за да го научи да се движи чекор по чекор а кога пак си ги протегна нозете, Пинокио зеде сам да чекори по собата, се додека не се протна низ вратата и излета на улицата, каде што почна да бега. Кутриот јапето почна да трча зад него, но не можеше да го стигне, отипа лавкото Пинокио скокаше како зајак и удирајќи со дрвените стапала по уличната калдрма, правеше таков тресок каков што би правеле 20 рала селски налани. Фатете го, фатете го, врескаше гепето, ама луѓето што минуваа по улицата штом ќе ја догледаа дрвената марионетка која трчеше како берберски брз конј, веднаш застануваа чудо невидени за да ја гледаат и се смееа, смееа, смееа, оти не можеа да поверуваат. На крајот, за среќа се затекна еден полицаец кој од како го чу сето тоа крескање, Си помислил дека некоја ждреба му ја откинало раката на стопанот и веднаш храбро со своите големи нозе дошол сред улицата, решен да го запре и да не дозволи да се случат поголеми неволи. Меѓутоа, Пинокио кога го забележа оддалеко полицајецот кој имаше блокирано целата улица, се досете изненадувачки да му помине меѓу нозете, но за жал не успеа. Полицајецот без да се помрдне, Го фати внимателно за носот, а тоа беше таков нос како создаден да биде зграпчен од полицајци, и го предаде во раците на гепето кој сакаше како поправна мерка веднаш да му ги потегне ушите. Но замислете си како му беше кога барајки ги не успеа да му ги најде ушите. А знаете зошто? Затоа што во сета таа избрзаност и нетрпение да го доделка заборавил да му ги направи – Тогаш го зграбчи за тилот и влечејќи го наназад му рече заканувачки, нишајки со главата. Си одиме дома, а кога ќе си дојдеме дома да знаеш дека ќе си ги расчистиме сметките. Пинокио по ваквата закана се фрли на земја и одбиваше да чекори понатаму. А за тоа време љубопитните и безделниците се собираа правејки на околу толпа од луѓе. Некој велеше едно, друг некој нешто друго и така. Кутрата дрвена марионетка, велеа некој од нив, има право што не сака да си оди дома. Само Господ знае како ќе го па она човечиштено пето. А некој други пак злобно се надоврзуваа. Оно гепето се чини дека е господин човек, ама е вистински тиранин со децата. Ако му ја оставаат оваа кутра дрвена марионетка, тој е способен да ја распарчи. Впрочем, толку многу изнакажа историја што полицаецот го ослободи Пинокио, а го приведе сиромавиот џепето. А тој пак, не можејќи во тој момент да најде зборови за да се одбрани, рикаше како теле, та така кога се приближуваа на кај затворот, пелтечеше и кајки. Несреќен синко мој, и што ли толку грешев, та ја в дрвенава марионетка. Но должност ми е, на тоа требаше порано да мислам, а тоа што потоа се случи е неверојатна приказна која ќе ви ја раскажам во следните поглавја. Приказна за Пинокио и Штурчо, проповедникот, каде што се прикажува како на лошите момчиња им е смачено да бидат поправани од некој што знае повеќе од нив. Значи, драги дечиња, ќе ви кажам како Немиркото Пинокио, ослободен од канџите на полицајците, трчаше по полинијата за да стигне побргу дома, додека сиромавиот ѓепето без негова вина го беа привеле во затвор. А во големата избезуменост на трчањето, тој така ги прескокнуваше високите стрмнини, трнливите грмушки и дупките полни со вода, како што тоа никогаш не би можеле да го сторат ниту јаре, ниту пак зајаче што го бркаат ловци. Кога стигна пред куќата, ја виде влезната врата подзатворена. Ја потурна, влезе внатре и откако се среди, седна на земи и испушти една голема издишка на среќа. Ама таа среќа траеше кратко, затоа што слушна како некој во собата вели «Шш, шш, шш «Кој ме вика?» Исплашено праша Пинокио. «Јас сум!» Пинокио се сврте и виде огромен штурец кој бавно се искачуваше под зидот. Кажи ми, Штурчо, ти кој си? Јас сум Штурчо проповедникот и во оваа соба живеам повеќе од 100 години. Ама денес оваа соба е моја, кажа дрвената марионетка. И ако сакаш да ми направиш услуга, бриши, оти си, оди си од тука без да се свртиш назад. Е, јас нема да си одам од тука, рече штурецот, дури не ти кажам една голема вистина. Кажи ми ја и да те нема, Тешко на оние деца што им се бунтуваат на родителите и тврдоглаво ја напуштаат куќата таткова. Не ке најдат добрина ни мир на овој свет и порано или подоцна ќе мораат горко да се покајат поради тоа. Проповедај си слободно, штурче мој, како мислиш и милуваш, но ја знам дека утре в Мугри ке си заминам од овде, оти ако останам, ке ми се случи тоа што им се случува на сите деца – Ке ме пратат на училиште и од љубов или на сила ке морам да учам. А јас искрено да ти кажам, немам желба за учење и повеќе се забавувам кога ловам пеперутки, кога се качувам по дрвјата за да крадам гнезда со јајца. Е, кутро будолче, знаеш ли ти дека ако правиш така, кога ќе пораснеш, ќе станеш магаре и сите ќе се мајтапат со тебе? Заморчи. Замолчи беш турчиште. Имаш зла, зли мисли, извика Пинокио. Меѓутоа штурецот кој беше трпелив и мудар наместо да се запре со дрскоста, продолжи со истиот тон на гласот. Епа тогаш, доколку не ти е убаво да одиш на училиште, зашто не си научиш барем некој занает, колку да заработиш чесно некој денар за лепче. Сакаш да ти кажам зошто? Му врати Пинокио, кој почнуваше да губи трпение. Од сите занаети на светот не постои друг занает, освен еден вистински што мене ми се допаѓа. Е, кој е тој занает? Да јадам, да пијам, да спијам, да се забавувам и од утро до ног да живеам скитнички живот. Само да те подсетам, речеш Турчо, проповедникот со својата вообичаена смиреност. Сите оние што се занимаваат со таквиот занает завршуваат речиси секогаш во болница или во затвор. Чуе се штурчо од злите мисли. Ако се разлутам, тешко тебе. Кутриот Пинокио, на вистина ме нажалуваш. И зошто те нажалувам? Затоа што си дрвена марионетка, а најлошо од се е што имаш дрвена глава. На последниве зборови Пинокио скокна побеснет од работната маса, зеде дрвен чекан и го зафрали на кај штурчо проповедникот. Сигурно не очекуваше дека ќе го погоди, но за несреќа го закачи токму за главата, така што кутрото штурче едва и смогна сили да испушти едно ш, ш, ш, ш, ш и остана мртво и залепено над зидот. Пинокио е гладен и бара јајце за да го испржи, но во најубавиот момент кајганата му лета низ прозорецот. Во меѓувреме почна за, да занокјува и Пинокио кога се сети дека нема ништо јадено, почувствува празнина во стомакот што премногу личеше на апетит. И апетитот кај децата се развива многу брзо, Всушност, по неколку минути апетитот стана глад, а гладта како што можеше и да се види, стана таква волчја глад како да мораше да се скастри со нож. Кутриот Пинокио отрча веднаш кај огништето, каде што вриеше грнето и се обиде да го подигне капакот за да види што се готви внатре. Арноама грнето беше нацртано на зидот. Замислете си колку беше збунет Пинокио. Неговиот нос кој многу му беше долг му стана подолг за четири прста и тогаш зеде да трча по собата и да пребарува по фиоките, по креденците и по шпајзот, за да најде малку лепче. Може би некој суво парче, некоја корка, коска останата од кучето, мувлосан бакрдан, коска од риба, јатка од среша, што било, нешто да се джвака. Ама ништо не најде, ништо, ништо, ама баш ништо. А во меѓувреме, гладта се повеќе и повеќе растеше, па Пинокио немаше друга утеха освен да се продзева – и така силно се продзеваше што од време на време устата ќе му се споеше со ушите. И откако ќе се продзевнеше, плукаше, та чувствуваше како му се качува стомакот. Плачејки со тага велеше. Штурчо проповедникот имаше право. Згрешив што се свртев против татко ми што побегнав од дома. Да беше тука татко ми сега неки умирав од продзевање. Е, каква грозна болест е гладта. Наеднаш му се причини дека на врвот од гибриштето гледа нешто тркалезно и бело, кое личеше на јајце од кокошка. Скокне и за миг му се нафрли од одзгора. Тоа беше вистинско јајце. Не беше можно да се опише радоста на дрвената марионетка, можеше само да се замисли. Мислејќи дека е сон, го вртеше јајцето меѓу рацете, го допираше и го бакнуваше и бакнувајки му го велеше. Е сега, Како да го зготвам? Да испржам на кајгана? Не, подобро да го варам во канче. А, нема ли да биде повкусно ако го испржам во тава или пак да го сварам течно? Не. Најбрз начин од сите е да го испржам во тавче на око. Многу сакам така да си го каснам. Кажано сторено. Стави едно тавче над кјумбето со запален жар – а во тавчето на место масло или путер стави вода, па кога водата почне да чади, крц, го скрши јајцето и го фрли во тавчето. Арнама место белка и жолчка излета едно мило и весело пиленце кое во знак на почет му рече Многу ви благодарам, господине Пинокио, што ми помогнавте да не се мачам да ја пробивам лушпата. Пријатно и многу поздрави дома. Кога го кажа тоа, ги рашири крилијата и низ отворениот прозорец одлета во недоглед. Кутрата дрвена марионетка остана како магипсана, со ширум втренчени очи, ширум отворена уста и со лушпата од јајцето во рацете. Штом се поврати од жашеноста, почна да плаче, да вреска, да удира со стапалата по земја од безнадежност и плачејки викаше. Пак штурецот проповедник имаше право, ако не побегнев од дома и татко ми ако беше тука, сега немаше да умирам од глад. А, каква грозна болест е гладта. И бидејќи телото продолжуваше да му се тресе, уште повеќе, а не знаеше како да го смири, помисли да излезе од дома и да побегне во блиското селце со надеж дека ќе сретне милостив човек што ќе му даде малку леп. Пинокио заспива со стапалата на греалката и утрото потоа се разбудува со изгорени стапала. Токму така, тоа беше една вистинска зимска ноќ. Небото силно татнеше и светкаше како да голтнало оган, а од студениот и тегобен ветар што бесно фучеше и креваше облаци од прав, дрвјата во селото крцка и чкрипеа. Пинокио се исплаши од грмежите и секавиците, но гладта беше посилна од стравот – па поради тоа се приближи до вратата и со сета брзина успеа да стигне до селото со ститна стотина скокови, со јазик исплазен и со тежок здив како ловджиско куче. Ама таму се беше темно и напуштено. Доќаните беа затворени, портите од куќите затворени, затворени и прозорците, на улицата ниту куче изгледаше како село на мртовци. И Пинокио, победен од тага и глад, се залепи на звоното од една куќа и почна да звони непрекинато и со сета сила велики си во себе. Белки некој ќе се појави. И на вистина излезе едно старче со капа за спиење на главата и извика лутено. Што сакате во ова време? Би била ли така љубезен да ми дадете малку лепче? Почекај ми тука, веднаш ќе се вратам. Одговори старчето, мислејќи си дека има работа со уште едно од оние здодевни дечишта, што се забавуваат ноќет звонеки под звончињата од куките за да им додеваат на добрите луѓе кои спокојно си спијат. По половина минута прозорецот се отвори и гласот на истото старче му свика на Пинокио. Стој долу и чувај капа. Пинокио кој се уште немаше капа, се приближи и почувствува врз себе огромна количина вода од леген што го поле од глава до петици, како да беше саксија со исушени сардели. Се врати дома и избањат како пиленце, столчен од умор и глад. И бидејќи немаше повеќе сили да се држи на нозе, седна подпирајќи си ги влажните извалкани со кал стапала на греалката полна со жар. И таму заспа но додека спиеше дрвените стапала му се запалија и полека почнаа да се јагленисуваат се додека не станаа пепел. А Пинокио пак продолжуваше да спие и да рче како да беа и други стапала. Вмугри се пробуди, затоа што некој беше затропал на вратата. Кој е, праша прозевајки се и триеки си ги очите. Јас сум, одговори ден глас. Тој глас беше гласот на дјепето. Гепето се враќа дома и го дава на дрвената марионетка појадокот што си го имаше понесено за себе. Кутриот Пинокио, чии очи беа се уште сонливи, не ни забележа дека му изгореле стапалата, па кога го слушна гласот на татка си, веднаш скокна од столчето за да го тргне резето. Ама по неколку затетеравувања одеднаш падна и се спружи на подот. А кога тресна на земи, испушти таков тресок, каков што би испуштила вреќа со мистери и фрлена од петикат. Отвори ми, викаше гепето од улицата. Не можам, тато, одговори дрвената марионетка, плачејки и тркалајки се по земја. Зошто не можеш? Затоа што ми ги изедоа стапалата. А кој ти ги изеде? Мачката, рече Пинокио кога ја виде мачката како се забавува обидувајќи се со шепите да ги придвижува дрвените струганици. Ама отвори ми кога ти велам, повтори Гепето, Ке ти дадам јас тебе мачка кога ќе влезам, ако не ми отвориш тешко тебе. Не можам да се исправам на нозе, верувај ми. О, кутриот јас, морам да чекорам со колена сиот мој живот. На ѓепеток кој пак помисли дека и овие цимолења се уште една палавштина на дрвената марионетка му зовре и качувајќи се под зидот влезе во куќата на низ прозорецот. Првин сакаше да го стори тоа што го кажа, Ама кога го виде Пинокио спружен земи на вистина без стапала се ражалости. Го фати за вратот и почна да го бакнува, да го милува и да го прегрнува и со светулки што му се лизгаа по образите му рече и кајки. Малечок мој Пинокио, како си ги изгоре стапалата? Не знам, тате, ама верува ми дека ова беше пеколна ног што нема да ја заборавам додека сум жив. Грмеше, молскаше, јас умирав од глад и тогаш турецот проповедник ми рече – Така ти треба, беше лош и си заслужи. А јас му реков, внимавај штурчо, а тој ми кажа, ти си дрвена марионетка, и имаш дрвена глава. А јас па го мавнав со дрвен чекан и тој умре, ама тој беше виновен зашто јас не сакав да го убијам, па потоа ставив тавче на оган, а пиленцето излета надвор и рече пријатно и многу поздрави дома, а гладта растеше се повеќе и повеќе поради што она старчено со капа за спијање застана на прозорецот и ми кажа Застани долу и чувај капа, а јас бев намокрен од леген вода од глава до пети. Што, зашто да бараш парче леп не е срам, нели? И потоа веднаш си дојдов дома, па бидејќи бев мртов гладен, си ги ставив стапалата на греалката за да си исушам и ти дојде. И потоа видов дека изгореле, значи јас имам глад, ама немам стапала. Оф, ле оф. И кутриот Пинокио почна да плаче и толку силно да завива што можеше да се чуе многу далеко. Гепето кој од целата таа збркана приказна свати дека дрвената марионетка умирала од глад, извади од џебот три круши и нудејки му ги рече. Овие три круши беа мојот појадок, ама јас ти ги давам со задоволство. Изеди ги и нека ти се на здравје. Ако сакаш да ги изедам, биди љубезен и излупи ми ги, Да ти ги излупам, одговори ге Пето зачуден. Никогаш не би можел да поверувам, дете моје дека ќе бидеш така разгален и пребирлив за јадење. Лошо. Во овој свет уште од малечок треба да се навикнуваш да јадеш со апетит и да можеш да јадеш од се, оти не се знае никога што ќе ти се случи. Има многу такви случаи. Добро велиш, додаде Пинокио, ама јас никогаш нема да јадам неизлупено овошје. Лушпите не ги поднесувам а доброто човече гепето извади едно ноже, се наоружа со сето трабение, ги злупи трите круши и ги стави лушпите во аголот од масата. Кога Пинокио во два залака ја лапна првата круша, сакаше да го фрли остатокот, ама гепето му ја додржа раката и му рече «Не фрлај го, се на светов може да биде корисно». Ама јас ова на вистина не можам да го изедам, извика дрвената марионетка, обранувајќи му се како змија. Никогаш не знаеш. Има разни ситуации, повтори ги Пето без лутење. Па така остатоците, наместо да бидат фрлени низ прозорец, се најдоа во аголот од масата. Откако ги изеде или подобро кажано откако ги изглода трите круши, Пинокио се прозевне и плачливо зацимоле. Уште сум гладен. Ама јас, дете моје, немам ништо друго да ти дадам. Ама баш ништо. Еве само овие остатоци од крушите. Судбина, што да се прави, рече Пинокио, ако нема ништо друго, ќе изедам една лушпа. И зеде да джвака, први не искриви устата, но потоа една за друга во еден здив ги смачка сите лушпи. А после лушпите и другите остатоци и кога го изеде сето тоа, ги стави рацете на градите и подскокнувајќи од радост рече Е, сега ми е добро. Ете гледаш, заклучи ги Пето дека имав право кога ти реков дека не треба да се навикнуваме да бидеме ниту премногу разгалени, ни премногу пребирливи за јадење. Мило моје никогаш не можеш да знаеш што се може да се случи во светот. Има секакви животни приказни. Гепето одново му ги прави стапалата на Пинокио и го продава своето палто за да му купи буквар. Дрвената марионетка, откако се најаде, веднаш почна да пелтечи да цимули и сакаше едно рало нови стапала – Ама Гепето, за да го казни за сторената палавштина, го остави да цимоли да тагува цел ден, а потоа му рече. А зошто би морал да ти ги направам повторно стапалата, за уште еднаш да те видам како бегаш од својот дом? Ти се колна, рече дрвената марионетка и кајки, дека од денес па натаму ќе бидам послушен. Сите деца, одговори Гепето, зборуваат така кога сакаат да добијат нешто. Ти се колнам дека ќе одам на училиште, Ке учам и ке бидам дете вредно за почит. Сите деца кога сакаат да добијат нешто ја повторуваат истата приказна. Ама јас не сум како другите деца. Јас сум подобар од сите и секогаш ја кажувам вистината. Ти ветувам, татко, дека ќе научам некој занает и дека ќе бидам утека и подпора на твојата старост. Гепето кој иако имаше строк израз на лицето, сепак му се наполнија очите со солзи и срцето му зачука од болка штом го виде Пинокио во таква жална состојба, па не одговори ништо. Го зеде за најчискиот алат и две парчиња суво дрво и седна да работи со голема посветеност. И за помалку од еден час тапалата беа убаво направени, две пргави, суви и јаки стапала како да ги беше направил некој гениален уметник. Тогаш ги Пето и кажа на дрвената марионетка, затвори ги очите и спи. Пинокио ги затвори очите и се преправи дека заспал. И додека се преправаше дека спие, гепето со малку растворено лепило во лушпа од јајце, му ги залепи стапалата на своето место, а му ги залепи така добро што не се ни познаваше белегот на зглобот. Штом Пинокио виде дека има стапала, скокна од масата каде што беше спружен и почна како полуден од среќа да подскокнува, да се сопнува и да се превртува. За да ти се одолжам за тоа што го стори за мене, му одговори Пинокио на татка си, Сакам веднаш да тргнам на училиште. Добро, дете. Ама за да одам на училиште ќе ми треба и малку облека. Гепето кој беше сиромав и немаше скршен денар в джеп, му направи едно бедно костумче од цветен тапет, едно рало чевли од кора од дрво и капче од црцевината на лебот. Пинокио веднаш отрча да се огледа во еден леген полн со вода и толку многу си се допадна што извика перчејки се – Изгледам како вистински господин. На вистина, одговори, зашто запомни не е убав костумот, толку е чистиот костум она што те прави господин. Кога веќе сме тука, додаде дрвената марионетка, уште нешто ми недостасува за да појдам на училиште. Всушност ми треба најважното и недоброто. А тоа е, ми недостига букварот. Имаш право, но што да се стори за да се најде? Прелесно е, се оди во книжарница и се купува. А парички? Јас немам. Ниту пак јас имам, додаде доброто старче, растажувајќи се. И покрај тоа што Пинокио беше премногу весело дете, исто и тој се растажи, затоа што сиромаштијата кога е вистинска и сурова, ја разбираат сите па дури и децата. Што да се прави судбина? Одеднаш извика Гепето, исправајќи се на нозе. Веднаш Том го облече памучното палто, сето со крпеници и закрпки, со трчање излезе од дома. За кратко време се врати, а кога се врати во рацете го држеше букварот, ама палтото го немаше повеќе. Сиромавиот човек беше само по кошула со ракави додека надвор снежеше. Тате, а палтото? Го продадов. Е, зошто го продаде? Па затоа што ми беше топло. Пинокио веднаш го разбра ваквиот одговор и не можејќи да го запре изливот од своето срце, му рипна на вратот и почна да го бакнува по целото лице. Пинокио го продава букварот за да ја гледа представата со дрвени марионетки. Откако престана да снеже, Пинокио со новиот буквар под рака тргна по улицата што води на кај училиштето – и како што чекореше така со своето мозоче си мечтаеше за илјадници планови и соништа и си градеше замоци во воздух еден од друг поубав. Изборувајќи си со себе, самиот велеше. Денес на училиште сакам веднаш да научам да читам, утре ќе научам да пишувам, а задутре ќе научам да сметам. Потоа со мојата способност ќе заработам некоја паричка и со првите парички што ќе ми паднат в джеб ќе му купам на тате убав волнен штоф. Море, каков штоф ќе му купам палто од сребро и од злато и со брилијански копчиња – Тој сиромав човек го заслужува ова зашто на крајот на краиштата за да ми купи книги и да ме школува, тој остана само по кошула со ракави и тоа на овие студови. Нема многу татковци подготвени за такви жртвувања. И додека целиот возбудон зборуваше така, му се причини како во далечината да слуша музика од кавали и удари на тапани. Пи-пи, пи-пи, тум-тум, тум. Застана за да чуе. Тие звуци доаѓаа од крајот на долгата попречна улица што водеше на кај малото селце изградено на морската плажа. Каква лике е оваа музика? Штета што морам да одам на училиште. Ако не, и се збуни. Во секој случај требаше да избере или во училиште или да ги слуша кавалите. Денес ќе одам да ги слушам кавалите, а утре ќе одам на училиште. За одење на училиште има секогаш време – Конечно заклучи палавкото, кревајки ги рамениците. Речено сторено, решително тргна низ попречната улица и почна да трча. Колку повеќе трчаше, толку појасен и побистар стануваше звукот на кавалите и на ударите на тапанот. Пипи, пипи, тум-тум, тум-тум. Оденар се најде на сред плоштадот полн со луѓе, кои се собира околу големата барака од дрво и платно обоена во илјада бои. Каква е оваа барака? праша Пинокио, обрекајќи му се на едно од детенцата од селото. Прочите на плакатот што е напишано и ќе дознаеш. Би го прочитал со задоволство, ама токму денес не знам да читам. Браво, глупчо, тогаш јас ќе ти го прочитам. Знај дека на тој плакат со црвени како на оган букви пишува големиот театар на дрвените марионетки. Одамна ли е почната комедијата? Е, токму сега почнува. И колку чини еден билет? четири пари. Пинокио, кој беше трескавично љубопитен, заборави на скромноста и без да се срами му рече на детенцето со кое зборуваше. Би можел ли да ми дадеш четири пари само до утре? Секако дека би ти дал, му одговори детенцето подбивајќи се, ама токму денес не можам да ти дадам. За четири пари ќе ти го проданам палтенцево, му одговори тогаш дрвената марионетка – Што мислиш ти дека би правил со едно палтенце од цветен тапет, ако заврне нема како да си го чуваш грбот? Сакаш да ги купиш мој вечевли? Добри се за палење оган. Колку ми даваш за капчево? Добра добивка, нема што. Капче од срцевина на леп. А што ако ми дојдат глувци на глава, ќе ми го изедат. Пинокио седеше на трнје. Тогаш се сети на последната понуда што малку се помисли, но немаше храброст. Се колебаше, се двумеше, се мачеше и на крајот рече. А ке ми дадеш ли 4 гроша за новиот буквар? Јас сум дете и не купувам ништо од деца, му одговори малиот соговорник кој беше многу поразумен од него. За 4 гроша јас ке го купам букварот, извика еден продавач на стари алишта, кој се беше затекнал во разговорот и книгата за миг беше продадена, а сиромавиот Јепето остана дома да се тресе од студ во ракавите од кошулата само за да му го купи букварот на синчето. Дрвените марионетки го препознаваат својот брат Пинокио и му приредуваат голема забава, ама во најубавиот момент излегува кукларот. Голтни пламен и приредувач на куклената престава, па така Пинокио е во опасност дека ќе заврши лошо. Кога Пинокио влезе во театарчето на марионетките, се случи настан што предизвика речиси половина револуција. Треба да се има предвид дека завесата беше веќе крената и комедијата почната. На сцената се гледаа Арлекин и Палјачо кои се караа меѓу себе и како и обично се закануваа дека ќе си удрат шалканици и дека ќе се маваат со стапови. Во партерот на внимателната публика и се лошеше од големата смеја кога ја слушаше караницата на двете дрвени марионетки, кои игра и се расправаа за секоја неправда со таква веродостојност како да беа разумни животни или луѓе од светот. Кога одеднаш како ништо да не било, Арлекин престана да игра вртејќи се на кај публиката и покажувајќи со раката кон некого во дното на партерот, почна да вреска со драматичен тон. Небесни богови, сонувам или сум буден, или сепак оној таму е Пинокио. Пинокио е на вистина, извика палјачо. На вистина тој, вресна господјата Розаура, ја главата од за сцената. Пинокио е, Пинокио е! Во хор извикуваа сите дрвени марионетки, излегувајќи со скокови од завесата. Пинокио е нашиот брат Пинокио, нека живее Пинокио! Пинокио дојде горе кај мене, викна Арлекинот. Дојди да скокнеш во преградките на твоите браќа од дрво. Нова срдечна покана, Пинокио скокна и од крајот на партерот одиде на кај задните столчиња, потоа од задните столчиња со уште еден скок се качи на главата на диригентот на оркестарот, а оттаму се фрли на сцената. Невозможно е да се опишат преградките, гушкањата, пријателските штипења и ударите со глава од вистинско и искрено братство, што актерите и актерките од таа драмско-растителна дружина насред бркотијата му ги подаруваа на Пинокио. Представата беше возбудлива – Нема збор, ама публиката од партерот штом виде дека комедијантката не продолжува, и изгуби трпение и почна да вика. Сакаме комедија, си ја сакаме комедијата. Но попусти беа сите извици затоа што дрвените марионетки наместо да продолжат со представата, ги зголемија бучавата и вревата и откако го ставија Пинокио на рамениците, почна да го носат како победник пред светилките на бината. И тогаш излезе кукларот, едно грдо човечиште кој само да го погледнеш заплашуваше. Имаше брадиште црно како чкртаници од мастило толку долга брада што му слегуваше до земја. Доволно е да се каже дека кога чекореше, ја подклоцнуваше со стапалата. Устата му беше голема како фурна, очите му беа како два светилника од црвено стакло, со одзади запалена светлина, а во рацете држеше камшик од змији и опашки од лисици замотани заедно со кој плескаше наоколу. Кога ненадејно се појави кукларот, на сите им застана здивот. Можеше мува да се чуе како лета. Кутрите дрвени марионетки, машки и женски, сите се тресеа како лисија на ветар – Зошто дојде да предизвикаш неред во мојот театар? го праша кукларот Пинокио со глас како настрашило, тешко заболено во главата. Верувате, почитуван, дека не е по моја вина. Доста е, вечерва ќе си ги израмните сметките. Всушност, кога заврши представата, кукларот отиде в кујна каде што си беше подготвил за вечера овен што бавно се вратеше наденат на раженот – и бидејќи му недостасуваа дрва за да го подрумени и допече, ги викна Арлекинот и палјачото им рече. Донесете ми ја тука онаа дрвена марионетка закачена на клинец. Ми изгледа дека е направена од многу суво дрво и сигурен сум дека ако ја фрлам во оган, ќе предизвика силен оган за печење. Арлекинот и палјачо првин се колебаа, но бидејќи се исплашија од локобниот поглед на нивниот стопан се покорија. По неколку минути се вратија во кујната носејќи го на, раменици, на рамениците Пинокио, кој претајки како јагула на суво очајно пиштеше. Татко мој, спаси ме, не сакам да умрам, не сакам, не сакам да умрам. Кукларот Голтни пламен кивнува и му простува на Пинокио кој потоа го спасува од смрт својот другар Арлекин. Кукларот Голтни пламен, тоа беше неговото име, Изгледаше на вистина страшно, не велам не, особено со тоа црно брадиште кое како престилка му ги покриваше градите и нозете, но сепак во суштина тој не беше така лош човек. Па така кога го виде пред себе Пиногио како се тресе и препелка на секој збор викајки не сакам да умрам, не сакам да умрам, веднаш се потресе и се нажали. И откако малку се поколеба, на крај не издржа повеќе, па му се испушти едно прегласно кивање. Покивањето Арлекинот, кој до тој момент беше растажен и свиткан како жална врба, се развесели и наведнувајќи се на кај Пинокио, тивко му шепна. Добри новости, братче. Кукларот кивна, а тоа е знак дека се е потресол од милост за тебе и сега си слободен. Всушност, додека сите други луѓе кога се разжалуваат за некого или плачат или пак се преправаат дека плачат, рејки си ги очите, Голтни пламен за разлика од нив секогаш кога вистински се разнежуваше имаше обичај да кива. Тоа беше начин како било кој друг за откривање на чувствителноста на неговото срце. Откако кивна кукларот кој сакаше да продолжи со строгиот изглед му викна на Пинокио. Доста плачеш, од твоите плачки чувствувам празнина во стомакот, како некаков грч што речи си апчиха и кивна уште два пати. На здравје, рече Пинокио. Здравје да имаш, а кажи ми, татко ти и мајка ти се се уште живи? Го праша голтни пламен. Татко ми да, но мајка никогаш не сум ја запознал. Кој знае колку ќе жалеше татко ти да те фрлев меѓу зажарениот јаглен, кутриот старец. Сочувствувам со него. Апчиха! Кивна уште три пати. На здравје, рече Пинокио. Благодарам, а всушност и јас сум за жалење, како што гледаш немам повеќе дрва за да го допечам овенот и искрено да ти кажам во случајов би ми бил многу полезен. Но веќе се смилував и треба да се помирам. Наместо тебе, подраженот, ќе ставам да гори некоја дрвена кукла од мојата дружина. Еј, полицајци! По наредбата веднаш се појавија двајца дрвени полицајци издолжени суви, со полициски капи на глава и со извадени саблји во рацете. Тогаш кукларот им се обрати со зарипнат глас. Соберете го на Арлекинон, добро врзете го и потоа фралете го да гори на оган. Сакам овенот мој да биде добро испечен. Замислете го сега кутриот Арлекин. Неговиот страв беше толку голем што му се превиткаа нозете и падна помешечки на земи. Пинокио кога ја виде таа потресна ситуација се фрли на колена пред стапалата на кукларот и силно плачејќи почна да говори со молежлив глас. Милост господару, милост, милост, голтни пламен ве молам. Тука нема господари, строго одговори кукларот. Милост господине кавалиер. Кавалиер има повеќе значења меѓу кои најчести се следниве – Коњаник во средновековна коњаница, маш што се однесува љубезно со жените, храбар бранител и војник. Тука нема кавалиери. Милост господине комендатор. Комендатор е рицарска титула. Тука нема комендатори. Милост ваше височество. И кога чуде како вика височество, на кукларот веднаш му омекна и му се заобли устата. И во еден миг стана почовечен и помек па му рече на Пинокио – Добро тогаш, што сакаш од мене? Барам милост за кутриот Арлекин. Нема место за милост. Ако те помилував тебе, ќе морам сепак да го ставам него на оган, оти сака мојот овен да биде добро испечен. Ако стоја така работите, гордо извика Пинокио, исправајки се и фрлајки си го капчето од срцевина на леп. Тогаш ја знам која е мојата должност. Напред, господа полицајци, врзете ме и фрлете ме онаму меѓу пламените од оган. Неправедно е кутриот Арлекин, мојот вистински другар, да умре место мене. Овие зборови, гласно изговорени и со херојски акцент, ги расплакаа сите дрвени марионетки кои беа присутни на сцената. И самите полицајци кои, иако беа направени од дрво, плачеа како две јагненца што уште цицаат. Голтни пламен прво беше строг и неподвижен како парче мраз, но потоа, лека полека, и тој почна да се потресува и да кива. И откако кивна 4-5 пати, наклонето ги рашири рацете и му рече на Пинокио. Ти си на вистина добро дете. Дојди тука и ајде бакни ме. Пинокио веднаш отрче и качувајки се како верверичка по брадата на кукларот се приближи да го бакне на врвот од носот. Значи милоста е исполнета, Праша кутриот Арлекин со тенко гласче кое едва и можеше да се чуе. Милоста е исполнета, одговори голтни пламен и потоа додаде воздивнувајки и тресејќи ја главата. Што да се прави? Оваа вечер ќе се помирам со тоа да го јадам овенот полупечен, ама друг пат тешко е на оној на кого ќе му дојде редот. После веста за подарената милост, Сите дрвени марионитки се качија на сената и штом се запалија светилките и фенерите како за гала вечер, почнаа да скокаат и да танцуваат. Беше утро, а тие се уште танцуваа. Кукларот Голтни Пламен му подари пет златника на Пинокио за да му ги однесе на татка си гепето. А пак Пинокио го мамат лисицата и мачорот, па тој заминува со нив. Следниот ден Голтни Пламен го повика Пинокио настрана и го праша – Како се вика татко ти? Гепето. А со каков занает се занимава? Сиромаф е. Колку заработува? Заработува толку колку да нема никогаш скршена пара в джеп. Замислете си дека за да ми купи буквар за училиште, мораше да го продаде единственото палто што ги имаше на себе. Палто кое од толку крпеници за крпеници беше целото изветвено. Кутриот тој, ме нажалуваш, Еве ти пет златника, оди веднаш да му ги дадеш и поздрави го од мене. А за Пинокио пак беше лесно да се предпостави што направи. Илјада пати му се заблагодари на кукларот, го прегрна една по една сите дрвени марионетки од дружината, дури и полицајците ги прегрна, потоа тргна на пат кон дома и избезумен од среќа. Но уште не беше минал еден километар кога по пат сретна една лисица, куца на едната нога и еден мачор слеп на двете очи, кој талкаа вамута му помагајки си, помагајки си еден на друг при одењето како стари другари во несреќа. Лисицата која беше куца, чекореше подпирајки се на мачорот, а мачорот кој беше слепи и се препушташе на лисицата да го води. Добар ден, Пинокио, му рече лисицата, љубезно поздравувајки го. Од каде знаеш како се викам? Праша дрвината марионетка. Добро го познавам татко ти. Каде си го сретнала? Го видов вчера на вратата од својата куќа. И што правеше? Беше само по ракавите од кошулата и се тресеше од студ. Кутри од татко. Но ако даде Господ, од денес па натаму нема да се тресе повеќе. Зошто? Зошто јас сум станат веќе господин човек. Ти, господин, рече лисицата изеде, невоспитано и подбивачки да се смее, а и мачорот се смееше, ама за да го скрие смењето си ги чешкаше мустаките со предните шепи. Не е за смеење, викна Пинокио разлутен. Жалам на вистина што ви предизвика лиги во устата, ама овие тука, ако не се разбирате, се пет прекрасни златници. И ги извади златниците добиени на подарок од голтни пламен. На привлечениот звук од златниците, лисицата несвесно ја изложи ногата што изгледаше сгрчена, а мачорот ги ококори двете очи што изгледаа како две зелени светилника, но веднаш потоа ги затвори, а Пинокио пак не забележа ништо. И сега, го праша лисицата, што сакаш да правиш со овие златници? Пред се, одговори дрвената марионетка, сакам да му купам на татко ми ново палто од злато и сребро и со брилијански копчиња. Потоа сакам да си купам буквар. За тебе? Вистина, зашто сакам да одам на училиште и да почнам добро да учам. Погледни ме, рече лисицата, поради слепата желба за знаење си ја изгуби в едната нога. Погледни ме и мене, рече мачорот, поради слепата желба за учење го загуби видот и на двете очи. Во тоа време еден бел кос што се беше вгнездил во уличната жива ограда ја повтори како и обично, Пинокио не обрнува им внимание на советите што ги даваат злонамерните другари. Ако ги послушаш, ќе се покаеш. Кутриот коз барем тоа да не го кажеше. Мачарот во голем скок го нападна и без да му остави време да каже барем ох, го лапна во еден залак со се пердови и се друго на него. А откако го изеде и си ја излиже устата, повторно ги затвори очите и пак продолжи да се преправа дека е слеп како предходно. Кутриот коз, рече Пинокио. Ама зошто беше така лош со него? Бев лош за да му ја одржам лекцијата. Така друг пат ке научи да не се меша во туги разговори. Беа веќе поминале половина пат кога лисицата, застанувајќи од ненадеж, и рече на дрвената марионетка. Сакаш да ги удвоиш златниците? Што сакаш да кажеш? Сакаш ли ти од пет бедни златници да направиш сто илјада двилјади? Е, камо среќа, ама како? Многу е лесно. Наместо да си одиш дома, ќе дојдеш со нас. А каде ќе ме носите? Во селото на Бувот. Пинокио се помисли малку и потоа решително рече. Не, не, не сакам да дојдам. Веќе сум блиску до куќата и сакам да си одам дома каде што ме чека татко ми. Господ знае колку бил вознемирен сиромавиот старец кога видел дека не сум уште вратен. За жал бев лош син и штурчо проповедникот имаше право кога ми викаше «Непослушните деца не можат да имаат добрини и блага на овој свет». А јас тоа го почувствував на собствената кожа, затоа што ми се случија многу неволје, па и вчера во куќата на Голтни пламен бе во опасност. У, брр, се накострешувам од самата помисла. Значи, рече лисицата, сакаш на вистина да си одиш дома. Оди слободно, полошо е за тебе. Положо е за тебе, повтори мачорот. Размисли добро, Пинокио, оти вртиш грб на среќата. На среќата, повтори мачорот. Твоите пет златници од денес до утре ќе станеа Две илјади, повтори мачорот. Но како е можно да стана толку многу, праша Пинокио со уста зината од зачуденост. Веднаш ќе ти објаснам, рече лисицата. Знај дека во селото на Бувот се наоѓа благословеното поле наречено полето на чудата. Во тоа поле ќе ископаш една мала дупка и внатре ќе ставиш на пример еден златник. Потоа ќе ја покриеш дупката со малку земја, ќе ја полеваш со две кофи изворска вода, ќе фрлаш од озгора две-три прста сол и потоа вечерта ќе си одиш мирно да спиеш. За време на ноќта, Златникот ќе изрти и ќе расвета. Следното утро на изгресонце, кога ќе се враќаш од полето, што ќе најдеш? Ќе најдеш прекрасно дрво натежнато со толку златници, колку што има зрна пченка во еден клас во јуни месец. Што ме така? Тогаш, рече Пинокио се повеќе збунет, ако јас ги закопам во полето моите пет златници, следното утро колку ќе најдам? Лесно е да се пресмета, одговори лисицата – можеш дури и да пресметаш на прсти. Замисли се дека секој златник ќе ти роди грост од 500 златници. Помножи 500 по 5 и следното утро ќе си најдеш в джеб 2500 блескави и звонливи златници. Ау, колку прекрасно, извика Пинокио, играјќи од радост. Штом ќе ги соберам златниците, ќе си земам за себе 2000, а другите 500 ќе ви ги дадам вам како подарок. Подарок на нас? извика навредено лисицата лутејќи се. Господа чува! Бог да чува, повтори мачорот. Ние, продолжи лисицата, ние работиме бадијала. Ние работиме за другите да се збогатат. Да, да, за другите, повтори мачорот. Леле колку добри луѓе, си помисли во себе Пинокио. Веднаш заборави на се и на татка си, и на новото палто, и на букварот, и на сите добри намери, па им рече на лисицата и на мачорот. Ајде да одиме, јас доаѓам со вас. Гостилницата Црвен рак. Оди, оди, оди, оди, и кон приквечерината мртви уморни пристигнаа во гостилницата Црвен рак. Да запреме малку овде, рече лисицата колку да каснеме некој залак и да се одмориме некој час. На полнок ќе тргнеме за да стигнеме в Мугри во полето на чудата. Кога влегоа во гостилницата, седнаа сите тројца на маса, но никој од нив немаше апетит. Кутриот мачор со маки во стомакот не можеше да изеде ништо друго освен 35 барбуни во сос од домати и 4 чини и шкембе со пармезан – И зашто шкембето не му се чинеше многу за чинето, три пати отиде да бара путер и ренда сирење. И лисицата ке каснеше нешто со задоволство, но зашто докторот и беше препорачал строга и сериозна диета, таа мораше да се задоволи со еден обичен сладок и јак зајак со лесен додаток од мрсни пиленца и петли од прв глас. За да си го потикне апетитот, лисицата потоа нарача уште едно мешано мезе од ребиси, зајаци, жаби, гуштери и рајско грозје и потоа не посака ништо друго. Толку и се гадеше од јадење што не можеше ништо да доближи до уста. Тој што најмалку јадеше од сите беше Пинокио. Побара грст ореви и краешник од лепче и се стави во чинијата. Кутрото детуле со мислите закотвен во полето на чудата предвреме се засети со помислата на златниците. Откако се најадоа, лисицата му рече на гостилничарот. Дајте ни две убави соби, една за господин Пинокио и една за мене и за мојот другар. Пре да тргнеме да дремнеме малку. Не заборавајте дека на полноќ треба да се разбудиме за да продолжиме со нашето патување. Секако господа, одговори гостилничарот и им намигна со окото на лисицата и на мачарот како да им вели го изодов ливчето и се е во ред. Штом си легна Пинокио, веднаш заспа и почна да сонува. И додека сонуваше, му се чинеше дека се наоѓа насред поле и дека тоа поле е полно со стебленца со гроздови, дека гроздовите натежнати од златниците, нишајќи се придвижени од ветрот, првеа цин-цин, цин-цин, како да се сакаа да кажат кој не сака, нека дојде да не земе. Но во најубавиот момент кога Пинокио ја изложи раката за да ги зграбчи прекрасните златници и да си ги стави в джеб, Од ненадеж се го разбудија три многу силни удари по вратата на собата. Тоа беше гостилничарот кој дојде да му каже дека веќе е полноќ. А моите другари дали се готови? го праша дрвената марионетка. А, и тоа како се готови, заминаа пред два часа. Но зошто толкаво брзање? Затоа што мачарот доби абер дека поголемото маченце кое страдаше од замрзнати стапала беше во животна опасност. А вечерата ја платија? Што мислите? Тоа се премногу воспитани луѓе за да го навредат вашето господство на таков начин. Штета. Таквата навреда ќе ми причинеше големо задоволство, рече Пинокио, чешкајки си ја главата. Потоа праша. И каде рекоа дека ќе ме чекаат тие добри другари? Во полето на чудата утре в мугрина изгреј сонце. Пинокио плати еден златник за својата и за вечерата на своите другари и замина. Замина слепечко моти надвор од гостилницата владееше таква темнина што не се гледаше ни прст пред око, а во селото наоколу не се слушаше ниту шум од лист. Само некои ногти птичи, птичишта преминувајќи улицата од една ограда до друга се одбиваа со крилјата од носот на Пинокио, кој скокајки наназад од страв викаше. Кој има таму? А одекот од околните брда се огласуваше од далечина. Кој има таму? Кој има таму? Кој има таму? Додека чекорише на стеблото од едно дрво, здогледа мала животинка која светеше со бледа и непродирна светлина, како кандилце затворено во порцеланска провидна ламба. Која си? ја праша Пинокио. Јас сум синката на Штурчо проповедникот, одговори животинката со толку слабо гласче што се чинеше како да доаѓа од другиот свет. Што сакаш од мене? рече дрвената марионетка. Сакам да те посоветувам. Врати се назад и дај му ги четирите златници кои ти останаа на твојот кутар татко кој плаче и тагува зашто не те видел долго време. Утре татко ми ќе стане голем господин, затоа што овие четири златници ќе станат 2000. Не верува им, дете мое, на оние што ветуваа дека ќе те направат богат од утро до вечер. Како и секогаш тоа се или лудаци или измамници. Послушај ме и врати се назад. А јас пак сакам да продолжам понатаму. Доцна е. Сакам да одам понатаму. Ноќта е црна. Сакам да одам понатаму. Патот е опасен. Сакам да одам понатаму. Запомни дека децата што се инаетат и тврдоглаво прават што ќе им падне на ум, порано или подоцна се покајуваат. Истите приказни. Добра ног, Штурчо. Добра ног, Пинокио, и нека те чува Господ од пари и од убици. Откако ги изговори последниве зборови, Штурчо проповедникот за миг сгасна онака како што се гасне свеќа кога се дува во неа, а улицата стана потемна од колку што беше. Затоа што не ги послуша добронамирните совети на Штурчо проповедникот, Пинокио ги сретна убиците. На вистина, си рече во себе дрвената марионетка продолжувајќи го патот. Колку сме несреќни ние кутрите деца. Сите ни викаат, сите не опоменуваат, сите не советуваат. Ако им дозволиш да зборуваат, сите би ја презеле улогата да бидат наши татковци, наши учители. Сите па дури и штурците проповедници. Ете зошто не го послушав штурчо за одемниот, затоа што кој знае уште колку неволја според него ќе ми се случеа. Ке морав дури и убици да сретнам. Добро е што во убици не верувам, ниту пак никогаш ке верувам. Според мене, Татковците намерно ги измислиле убиците за да ги заплашат децата што сакаат да излегуваат навечер. Па и ако ги сретнам попат да не ќе ме заплашат, ниту насон, ќе им застанам пред лице и ќе им речам, господа убици, што сакате од мене? Запомнете дека со мене нема шега. Бркајте си ја работата и глас да не ви чујам. Кога ќе го чујат ова сериозно говорче, кутрите убици ми се чини дека ќе фатат магла – Ако пак се така невоспитани па да не сакаа да бегаат, тогаш ќе побегнам јас и така ќе завршиме работата. Меѓутоа Пинокио не успеа да го доврши својот говор затоа што токму во тој момент му се причини како зад себе слуша лесен шум од лисија. Се заврте за да погледне и виде во мракот две црни фигури завиткани во две црни кесиња кои трчаа зад него со скокови на врвот од прстите како да беа духови. Еве ги на вистина, си рече во себе Пинокио и не знајќи каде да ги скрие четирите златници, ги стави в уста и тоа точно под јазикот. Потоа се обиде да побегне. Но го немаше направено ниту првиот чекор кога почувствува како некој го зграбчува за рацете и со страшен и длабок глас му вели: Или пари, или живот. Пинокио не можејќи да одговори со зборови поради златниците кои му беа в уста, Илјада пати се поклони и направи илјада пантомими, за да им укаже на двајцата покриени, на кои само очите им се гледаа низ дупките од кесињата, дека тоа е само една кутра дрвена марионетка и дека нема скршена пара в джеп. Ајде, ајде, помалку дрдори и вади ги парите, заканувачки викаа двајцата разбойници. А дрвената марионетка со главата и со рацете даде знак како да вели немам. Извади ги парите или мртов си, рече Попов, повисокиот убиец. Мртов, повтори другиот. А откако ќе те убиеме тебе, ќе го убиеме и твојот татко. Не, не, не, мојот кутар татко, не! Викна Пинокио со безнадежен тон, ама така викајки му задзвонија зладниците во устата. А, не ранимај кој еден, значи парите си ги скрил под јазик, плукни ги веднаш. Пинокио не можеше да се мрне. Ајде, уште и глув се правиш, почекај уште малку па ние ќе те натираме да ги плукнеш. Така и беше. Едниот од нив го зграбчи Пинокио за врвот од носот, а оној другиот го грабна за брадичката и тогаш почнаа грубо да го влечат еднајот на едната, другиот на другата страна, за да го присила да ја отвори устата, но беше невозможно. Устата на дрвената марионетка беше како закатанчена и закована. Тогаш понискиот убиец извади едно ножиште и зеде да му ги забива меѓу устните како што се забива лост и скалпел. Но Пинокио, брз како молне, му ја зграпчи раката со забите и откако во еден залак сосем му ја откина и ја плукна. И замислете си колку беше зачуден, кога на место рака забележа дека на земјата плукнал мачешка шепа. Охрабрен од првата победа, насила се ослободи од канџите на убиците и што ми ја прескокна уличната ограда, зедата да трча на кај селото. А убиците почнаа да трчаат по него како две кучиња по зајак, а тој, чија нога беше откината, трчаше само со една нога, кој знае како успеваше. По 15 на истрчани километри, Пинокио не можеше повеќе. И тогаш, бидејќи се почувствува изгубен, се изјази по стеблото на еден многу висок бор и седна на врвот од гранките. И убиците се обидоа да се искачат, но само што стигнаа до половината на стеблото се слизна и на земи се ги одраа рацете и стапалата. Но и покрај тоа не се предадоа, туку напротив. Насобраа куп суви дрва околу борот и запалија оган. За миг борот почна да гори и да се распламтува како свеќа вознемирена од ветрот. Пинокио кога виде како пламените се искачуваат се повисоко и повисоко, не сакајќи да заврши како испечен гулаб, скокна од врвот на дрвото и повторно зеде да трча низ полињата и лозјата, и убиците зад него постојано зад петици без ниту малку да се изморат. Во меѓувреме, почнуваше да зазорува, а тие и понатаму се бркаа, Кога одеднаш Пинокио трчајќи најде на широка и многу длабока јама, полна со некаква валкана вода со боја на кафе и млеко. Што да се прави? Еден, два, три, извика дрвената марионетка. Се фрли со силен залет и скокна на другата страна. И убиците скокна, само што не проценија добро и пляс. Падна во јамата. Пинокио кога ги слушна шлапнувањето и прскањето на водата, извика смејки се и продолжи да трча. Добар ден, господа убици! И веќе си мислеше дека се убаво удавени, кога свртувајки се за да погледне, ги забележа како трчаат одзади и двајцата, замотани во нивните кесиња и надујени со вода како две дупнати кошници. Убиците го гледаа Пинокио од како го фатија, го обесија на една гранка од големиот дап. Пинокио, преплашен на смрт, беше подготвен да се фрли на земја и да се предаде – но кога погледна наоколу виде сред мрачната шума како во далечината се белее кукичка бела како снег. Кога би имал толку здив за да стигнам до онаа куќа, би се спасил, си помисли во себе. И без да се двоуми, продолжи неуморно и без прекин да шумата. И убиците постојано зад него, и по двочасовно очајничко трчање конечно пристигна целиот задишан пред вратата на куќичката и тропна. Никој не одговори. Продолжи да чука со поголема сила, зашто слушаше како се приближува шумот од чекорите и тешкиот и задишаниот здив на своите гонители. Истата тишина. Кога виде дека нема никаква полза од тропањето од безнадежност, зеде со нозете и со главата да ја клоца вратата. Тогаш на прозорецот се појави едно убаво девојче со светли сини коси и бело лице како да беше восочна слика – Со очите затворени и раците вкрстени на градите, кое без да ги мрдне усните проговори со глас кој како да доаѓаше од другиот свет. Во оваа куќа нема никој, сите се умрени. Отвори ми барем ти, извика Пинокио, плачејки и молејки. И јас сум мртва. Мртва? Епа тогаш што правиш тука на прозорецот? Го чека мртвечкиот ковчег да ме однесе. Само што го изговори тоа девојчето исчезна и прозорецот одново се затвори без шум. О, убаво девојче со светли сини коси, викаше Пинокио. Отвори ми те, молам. Имај мило за кутрово дете, од уби... Меѓутоа не стигна да доврши, зашто почувствува како некој го зграпчува за врат и двата познати гласа кои заканувачки мрмореа. е, сега нема да ни побегнеш пак. Дрвената марионетка, кога ја виде смртта пред очи како блескоти, го обзеде толку силна треска што почна да му звонат зглобовите на нозете и четирите златници што ги чуеше скриени под јазикот. Значи, го праша убиците, сакаш или не сакаш да ја отвориш устата, а? Не одговараш? Остави, овој пат ние ќе ти ја отвориме. Извадија два големи и долги ножа на острени како бричови, цав и му зазед и му зададоа два удара во бубрезите. Но за среќа, дрвената марионетка беше направена од многу цврсто дрво, па сечилата се скршија на илјадници парчиња, а убиците останаа да се гледаат лице в лице држејќи ја рачката од ножот во рацете. Јасно ми е, се сети тогаш едниот од нив, треба да го обесиме. Хајде да го обесиме. Да го обесиме, повтори другиот. Речено сторено, му ги врзаа рацете зад грбот и откако му врзаа јазол за бесење околу вратот, го закачија да виси на една гранка од еден голем дап, наречен големиот дап. Потоа седнаа на тревата, чекајки да подклекне, да снема сили и да се предаде дрвената марионетка. Но, на дрвената марионетка и по три часови беа отворени очите, затворена устата и мрдаше со нозете посилно од кога и да е и кога конечно им здодеа да чекаат, се свртија на кај Пинокио и му рекоа кикотејки се. Збогум до утре, кога утре ќе се вратиме, се надеваме дека ќе ни го причиниш тоа задоволство да те најдеме мртов и со отворена уста. И си замина. А во меѓувреме, се беше кренал безмилосен северен ветар што бесно дувајки и ревејки го фрлаше и трескаше тева му Те таму кутриот обесени, като тој силно се нишаше како звоно на камбана, што бие за прослави. Нишањето пак му причинуваше остри грчеви, а јазолот за бесење, стегајки му го се повеќе вратот, му го одземаше здивот. Полека му се затемнуваше видот. И иако чувствуваше како смртта му се приближува, сепак се надеваше дека секој миг ќе се појави некоја милостива душа да му помогне но по долго чекање виде дека не се појавува никој, ама на вистина никој. Тогаш му дојде на ум сиромавиот татко и промрморе како да беше пред умирање. О, татко мој, е, да беше тука! И немаше веќе здив за да каже нешто друго. Ги затвори очите, ја отвори устата, ги истегна нозете, се стресе и остана така вкочане. Убавото девојче со светли сини коси ја зеде дрвената марионетка, ја легна и повика три доктори за да видат дали е жива или мртва. Додека кутриот и обесен Пинокио, кој повеќе изгледаше мртов колку жив, висеше на гранката од големиот дап, убавото девојче со светло сини коси излезе уште еднаш на прозорецот и бидејќи се потресе кога виде несрекникот обесен за вратот како се вее на северниот ветар, трипати чукна и плесна со рацете. На тој знак се слушна силен шум на крилја што летаа со застрашувачки брз лет и огромен сокол слета на ламарината од прозорецот. Што милувате, моја милостива самовило? рече соколот, наведнувајќи го клунот во знак на почит. Оти девојчето со светло сини коси, впрочем, не беше никој друг, тугу благородната самовила што повеќе од илјада години живеа близко до шумата. Ја гледаш ли дрвената марионетка што виси обесена за гранката од големиот дап? Ја гледам. Добро, тогаш веднаш одлетај таму со твојот силен клун скини го јазелот што ја држи обесена во воздухот и нежно спушти ја на тревата покрај дабот. Соколот одлета и по две минути се врати велики. Тоа што го посакавте е сторено. И каква ја најде, жива или мртва? Изгледаше мртва, но тоа не значи дека на вистина беше мртва, затоа што кога и го отврзав јазолот што ја стегаше околу вратот, пелтечејки со пола глас испушти една издишка. Сега ми е подобро. Самовилата плесна два пати со рацете и тогаш се појави величествената кадрава пудла, која чекореше исправена на задните шепи како да беше човек. Пудлата беше облечена како пајтонџија во свечен костум. На главата носеше капче со три врва обшиени со злато, бела перика со кадрици што и паѓа надолу по вратот, палто со боја на чоколадо, со блескави копчиња и со два големи джеба за да си става коски, кои за ручек ги подаруваше стопанката, еден пар кратки кадифени црвени панталони, свилени чорапи, плитки чевлички, а одзади носеше наметка од чадори, сета од светло син сатен, за да ја става назад опашката кога ќе врне. Ајде скокај, Медор, и рече само вилата на пудлата. Веднаш земи го најубавиот пајтон од мојата конјушница и тргни ни шумата. Штом ке стигнеш под големиот дап, ке видиш дрвена полумртва марионетка спружена на тревата. Земи ја внимателно и така како што ќе ја затекнеш, стави ја на перничињата од пајтонот и потоа донеси ми ја, јасно ти е? Пудлата, за да покаже дека и јасно, три пати Мавна со наметката, која ја носеше одзади, од светло син сатен и тргна како брз конј. По некое време од конјушницата излезе убав пајтон со боја на воздух, кој беше полн со пирдови од канарка, а во внатрешноста поставен со шлак и со крем со кекси. Пајтонот го влечеа сто запреги од бели глувчиња, а пудлата седната на седиштето плескаше со камшикот налево и надесно како пајтонџије што се плаши да не задоцни – Не беа поминале ниту 15 минути кога се врати пајтонот и самовилата која чекаше на куќната порта, ја фати за врат кутрата дрвена марионетка и откако ја однесе во собичката со бисерни и седевни дзидови, испрати Абер да се викнат најпознатите лекари во околијата. И лекарите веднаш пристигнаа, еден за друг, значи стигна еден гавран, еден ут и штурчо проповедникот. Би сакала да ми кажете вие, господа, рече самовилата, обраќајќи им се на тројцата лекари собрани околу креветот на Пинокио. Би сакала да ми кажете вие, господа, дали оваа несреќна дрвена марионетка е мртва или жива? По желбата на самовилата, гавранот прв настапи и му го измери пулсот на Пинокио, потоа му го допре носот, па најмалиот прст од стапалата и откако се, се добро прегледа, важно ги изговори следниве зборови според мене мртва е. Но ако случајно за несреќа не е мртва, тогаш тоа ќе биде сигурен знак дека е жива. Жал ми е, рече Утот, што ќе морам да му противречам на Гавранот, мојот почитуван другар и колега, За мене пак дрвената марионетка е жива, но ако за среќа не е жива, тогаш тоа ќе биде знак дека е на вистина мртва. А вие ништо нема да кажете? Само вилата го прашаш Турчо проповедникот. Јас велам дека е мудар оној лекар кој што кога не знае што да каже, најдоброто нешто што треба да го направи е да молчи. Впрочем, и оваа дрвена марионетка не ми е непозната, ја знам он одамна. Пинокио, кој до тогаш беше неподвижен како вистинско парче дрво, така грчевито се затресе што го размрда целиот кревет. Оваа дрвена марионетка, продолжи да зборува штурчо проповедникот, е познат неранимајко. Пинокио ги отвори очите и за миг ги затвори. Тоа е палавко, безделник. Пинокио си го скри лицето под чаршафите. Оваа дрвена марионетка е непослушен син што ќе го умре својот кутар татко од тага и јад. Во тој момент се чува собата задушувачки звук од плачење и одикање. Замислете си колку беа збунети сите кога видоа дека по чаршафите плачел и игал Пинокио. Кога мртовец плаче, тоа е знак дека е на пат да оздрави, гордо и одважно рече Гавранот. Ме боли што ќе морам пак да му се протиставам на мојот почитуван другар и колега, додаде Утот. Но според мене, кога плаче мртовецот, тоа е знак дека не сака да умре. Пинокио го јадеше керчето, ама не сака да земе лек за прочистување. Арно, ама кога ги согледува гробарите кои доаѓаа за да го однесат, тогаш вистински се прочистува. Потоа кажува една лага и за казна му расте носот. Само што излегоа тројцата лекари од собата, само вилата се доближи до Пинокио од како му го допре челото, свати дека гори од висока температура. Тогаш, Растопи некаков бел прашок во половина чаша вода и принесувајќи му, љубезно му рече. Испија и за неколку денови ќе оздравиш. Пинокио ја погледна чашата, ја стисна малку устата и со плашлив глас праша. Сладка е или горчлива? Горчлива е, ама лековита. Ако е горчлива, не ја сакам. Послушаме кога ти велам испија. Ама јас не го сакам горчливиот вкус, Испија, оти кога ќе испиеш, ќе ти дадам шекерно топче за да ти дојде вкусно и убаво во устата. А каде е шекерното топче? Еве го, рече самовилата, вадејки го од златната кутија за шекер. Е, прво го сакам шекерното топче, а потоа ќе го испијам тоа горчливо водиште. Ми ветуваш? Да. Самовилата му го даде топчето, а Пинокиот како за миг го со слас го ижвака и го голтна, рече лижејки си гјусните. Е, колку ќе беше убаво и шекерот да беше лек, секој ден ќе се прочистував. Сега, исполни го ветувањето и испи ги малку овие капки вода што ќе ти ги овратат здравјето. Пинокио без волја ја зеде чашата враце и во неа го пикна врвот од носот, потоа ја доближи до устата, па пак го пикна носот и конечно рече. Премногу е горчлива. Е, премногу е горчлива, не можам да ја испијам. Од каде знаеш кога уште не си ја ни вкусил? Па предпоставувам, ја почувствував по мирисот. Прво сакам уште едно шекерче топче, а потоа ќе ја испијам. Тогаш само вилата со незиното добронамерно мајчинско трпение му стави в устата уште едно шекерно топче и потоа пак му ја покажа чашата. Вака нема да можам да ја испијам, рече трвената марионетка правејќи гримаси. Зошто? затоа што ми се смачи од перничево што ми седи на стапалава. Самовилата му го тргна перничето. Залудно е, ниту вака не ке можам да ја испијам. Од што друго ти е смачено? Смачено ми е од полуотворената врата во собата. Самовилата отиде и ја затвори вратата од собата. Ама, извика Пинокио, прснувајќи во плач. Не можам да го пијам ова горжливо водиште, не можам и не, не, не. Дете мое, ке се каеш. Е, не ми е гајле. Твојата болест е сериозна. Не ми е гајле. Триската за неколку часови ќе те одведе во другиот свет. Не се плашиш од смртта? Не, немам ни малку страв. Попрво ќе умрам од колку да го пијам овој грозен лек. Во тој миг се расшири вратата од собата и внатре влегоа четири како мастило црни зајаци што на грб носеа мртвечки ковчег. Што сакате од мене? извика Пинокио сиот исплашен, исправајки се за да седне на креветот. Дојдовме за да те земеме, одговори поголемиот зајак. Да ме земете? Ама јас уште не сум мртов. Се уште не, но малку минути живот ти остануваат затоа што одби да го испиеш лекот од кој ќе ти поминеше треската. О, самовило моја, о, самовило моја, почна да пишти дрвената марионетка, Дајте ми ја веднаш чашата. Појавете се ве молам, оти не сакам да умрам. Не, не сакам да умрам. Ја зеде чашата со двете раци и ја испи во еден здив. Тоа е тоа, рекоа зајаците. Овој пат дојдовме джабе. Си го натовари ја одново малиот мртвечки ковчек на грб и излегоа од собата, дрдорејки и мрморејќи нисапи. Всушност, За неколку минути Пинокио скокна од креветот весел и оздравен затоа што дрвените марионетки се во предност што ретко се разболуваат, а кога ќе се разболат, брзо оздравуваат. Самовилата штом го виде како трча и крева врева по собата, пргав и весел како петел ранобудник му рече. Значи мојот лек на вистина ти помогна. И тоа како ме врати во живот – Е, па тогаш зошто требаше толку многу да те молам за да го испиеш? Е, па ние децата такви сме сите, повеќе се плашиме од лековите отколку од злото. Срамота. Децата би требало да знаат дека вистинскиот лек земен навреме спасува од тешка болест, па дури и од смрт. О, друг пат нема многу да ме молите. Ке се сетам на црните зајаси со мртвачкиот ковчек на грб и веднаш ќе земам чашата врака и ќе ја испијам. Сега дојди кај мене и раскажи ми како ти се случи да паднеш во рацете на убиците. Епа вака. Кукларот голтни ми пламен ми даде неколку златници и ми каже «Држи, однеси му ги на татко ти, а јас пак пат ги сретнав лисицата и мачарот. Многу добродушни луѓе кои ми рекоа «Сакаш овие златници да станат илјада и две илјади? Дојди со нас и ние ќе те одведеме во полето на чудата». И јас реков «Одиме». И тие рекоа да застанеме тука во гостилницата Црвениот рак, а по полно ќе заминеме. А јас па кога се разбудив, тие не беа таму, зашто веќе биле заминати. Тогаш јас тргнав да шетам во ноќта полна со неопишлива темнина и така налетав на двајца убици со црни како јаглен кесиња, кои ми рекоа вади ги парите, а јас им реков немам. И бидејќи златниците ги имав скриено во уста, Еден од убиците се обиде да ми ги стави рацете во уста и јас тогаш со еден грис му ја откинав раката и ја плукнав, но место рака плукнав мачешка шепа. И почнаа да ме бркаат. Јас трчав, тие трчаа. Се дури не ме фатија и не ме врзаа за вратот на едно дрво од шумава, велејки ми Утре ќе се вратиме тука кога ќе бидеш умрен и со отворена уста, па така ќе ти ги земеме златниците што си ги скрил под јазик. А сега каде ти се златниците? го праша самовилата. Ги загубив, одговори Пинокио, ама излажа затоа што му беа в джеп. Само што ја изговори таа лага, носот кој онака му беше долг, веднаш му порасна за два прста повеќе. А каде си ги загубил? Па тука близко во шумата. По втората лага носот продолжи да расте. Ако си ги загубил во блиската шума, рече вилата, ке ги бараме и ке ги најдеме, зашто се она што се губи во блиската шума сигурно се наоѓа. А, сега се сетив, одговори Марионитката. Не сум ги загубил четирите златници, туку без да забележам сум ги голтнал додека го пие вашиот лек. И по третата лага, носот му се издолжи на така неверојатен начин што кутриот Пинокио не можеше никаде да се заврти. Ако се свртеше ваму, ќе удреше со носот во креветот или во стаклата од прозорецот. Ако се свртеше онаму, удираше во зидовите или во собната врата, Ако пак ја кренеше малку главата, за малку можеше да го боцне окото на самовилата. А самовилата го гледаше и се смееше. Зошто се смеете? Ја праша марионетката збунета и загрижена за носот што и растеше на очите. Се смеам за лагата што ја кажа, И како знаете дека кажа флага? Лагите, дете мое, веднаш се препознаваат затоа што ги има два вида. Има лаги со кратки нозе и лаги со долг нос. Твојата лага е една од оние со долг нос. Пинокио, не знајки повеќе каде да се скрие од срам, се обиде да избега од собата, ама не успеа. Носот му беше толку многу пораснат што не можеше да помине низ вратата. Пинокио ги среќава лисицата и мачорот и тргнува со нив да ги посее четирите златници во полето на чудата. И како што можете и да си замислите, самовилата ја остави марионетката да плаче и писка еден добар половина час заради носот, кој не можеше да ја помине ни собната врата, а тоа го стори за да ја одржи строга лекција и за да се одвикне од лошата навика да лаже, најлошата навика што едно дете може да ја има. Но кога го виде преобразени со очите надвор од главата од големото разочарување, тогаш со милост плесна со дланките и на таков знак влегоа низ прозорецот во собата и лјадници големи птици, наречени клукајдравци, кои само што застанаа на носот од Пинокија, зедоа така силно да му го колваа, што за кратко време големиот и несразмерен нос се врати на својата нормална големина. Колку сте добра, самовило моја, рече марионетката, бришејки си ги очите, и колку многу ве љубам. И јас те љубам, одговори самовилата, и ако сакаш да останеш со мене, ќе ми бидеш братче, а јас твоја добра сестричка. Со задоволство би останал, ама мојот кутар татко Јас се погрижив за се. Татко ти веќе е известен, а уште пред да падне ноќта ќе биде тука. На вистина? викна Пинокио скокајќи од радост. Е па тогаш ако ми дозволите, ќе одам да го пресретнам. Едва и чекам да го бакнам тој кутар старец кој толку многу страдаше за мене. Оди слободно, но внимавај да не се изгубиш, тргни ни шумата и сигурна сум дека ќе го сретнеш. Пинокио тргна и само што навлезе во шумата почна да трча како срна. Но кога стигна речиси близу до големиот даб, застана зашто му се причини дека слуша луѓе меѓу грмушките – Всушност, погодете кого сретна на патот. Лисицата и мачорот, или поточно двата сопатника, со кои што вечераше во гостилницата црвениот рак. Еве го нашиот мил Пинокио, извика лисицата, прегрнувајќи и бакнувајќи го. Од каде ти тука? Од каде ти тука? повтори мачорот. Долга приказна, рече марионетката. Ке ви ја раскажам на раат, Знаете ли дека онаа ног кога ме оставивте во гостилницата, по пат ги сретнав убиците? Убици? О, кутро, пријателче, и па што сакаа тие? Сакаа да ми ги украдат златниците. Безсрамници, рече лисицата. Безсрамничишта, одговори мачорот. И јас почнав да бегам, продолжи да раскажува марионетката. А тие постојано беа зад мене се додека не ме стигнаа и не ме обесија за една гранка од оној дап – Тогаш Пинокио покажа на ке големиот дап кој беше на само два чекора. Леле, полошо не можело да биде, рече лисицата. Во ваков свет сме осудени да живееме, каде ли ке најдеме сигурно прибежиште ние добрите луѓе? И додека зборуваа така, Пинокио забележа дека мачорот беше куц на предната десна нога затоа што ја немаше шепичката со канџите, па го праша: "Што се случило со твојата шепичка?" Мачерот сакаше да одговори нешто, ама се засрами. Тогаш лисицата се вмеша. Мојот другар е премногу скромен и поради тоа не одговара. Наместо него ќе одговорам јас. Знае дека пред еден час попат сретнавме стар волк, речи си премален од глад кој ни побара милостина. Бидејќи немавме да му дадеме ниту рибја коска, знаеш ли што направи мојот другар кој на вистина има срце како на Цезар? Со забите си ја откина шепичката од предните нозе и му ја фрли на кутриот звер за да може да се најаде. И кога го каже тоа, лисицата пушти една солза. Пинокио, потресен исто така, и тој, му се доближи на мачорот, шепнувајќи му. Да беа сите мачори како тебе, срекни ке беа глувците. А сега што правиш во овие краишта? Лисицата ја праша марионетката. Го чекам татко ми кој треба тука да пристигне секој момент. А твоите златници? Постојано ги чувам в джеп освен еден што го потроши во гостилницата Црвен рак. И замисли си дека на место четири утре би можеле да станат илјада и двилјади. Зошто не ме послушаш? Зошто не одиш да ги посееш во полето на чудата? Е, денес е невозможно да одам, ќе одам некој друг ден. Некој друг ден ќе биде доцна, рече лисицата. Зошто? Па затоа што еден голем господин го купи полето и така од утре па натаму не ќе му биде дозволени никому да се пари. Па затоа што еден голем господин го купи полето и така од утре па натаму не ќе му биде дозволено никому да се е пари. Колку е далеко од овде полето на чудата? Само 2 километра. Сакаш да дојдеш со нас? За половина час ќе бидеш таму ќе ги посееш веднаш златниците, за неколку минути ќе собереш 2000 и вечерта ќе се вратиш тука со полни џебови. Што велиш, сакаш да дојдеш со нас? Пинокио се поколеба малку дали да одговори, затоа што му дојдоа на ум добрата самовила, стариот ѓепето и предупредувањата од Штурчо проповедникот. Но веднаш потоа го направи тоа што го прават сите деца без нималку разум и срце. Рамнодушно кимна со главата и им рече на лисицата и на мачорот да тргнеме и јас доаѓам со вас. И тргнаа. Стигнаа до градот што се викаше Стапица за глупаци. Само што влегоа во градот, Пинокио виде дека сите улици се полни со искубани и одрани кучиња кои се продзеваа од глад, со подстрижени овци кои се тресеа од студ, со кокошки без реси и без гуша кои Просеа пченка со огромни пеперуги кои не можеа повеќе да летаат затоа што си ги продале своите прекрасни шарени крилца, со пауни без опашка кои се срамеа да се покажат и со фазани кои мирно тапка и накривуваа жалејки за своите златни и сребрени пердови, сега веќе загубени за секогаш. И сред толпата питачи и срамежливковци, Од време на време минуваа господски пајтони со понекоја лисица или страчка крадачка или грабливо птичиште. А полето на чудата каде е? праша Пинокио. На два чекора од овде. Кажано сторено го поминаа градот. Кога излега од градските зидини, застанаа на едно осамено поле кое горе-долу личеше на кое било друго поле. Еве не стигнавме, и рече лисицата на Марионитката. Сега наведни се на земја, ископај со рацете мала дупка во полето и стави ги таму златниците. Пинокио ги послуша. Ја ископа дупката, ги стави внатре четирите златници што му останаа и потоа ја покри дупката со малку земја. Е сега, рече лисицата, појди до блиската бара, наполни една кофа вода и наводени го местото каде што ги посеа. Пинокио отиде кај барата и бидејќи во тој момент немаше кофа, Ја собу влечката и откако ја наполни со вода, ја наводи низ земјата што ја покриваше дупката. Потоа праша. Што друго треба да се прави? Ништо друго, одговори лисицата. Сега можеме да си одиме. Ти врати се тука по 20 минути и ќе најдеш стебленце изникнато од земјата, со гранки на тежнати од златници. Кутрата марионетка која беше надвор од себе од среќа, Бескрено им се заблагодари на лисицата и на мачарот и им вети дека ќе им подари убав подарок. Ние не сакаме подароци, рекоа двајцата разбойници. Нам ни е доволно што те научивме како лесно да се збогатиш и поради тоа сме пресреќни. Штом го кажаа тоа, си заминаа по својата работа и го поздравија Пинокио посакувајќи му добра берба. Пинокио е ограмен му ги нема златниците и како за казна си заработува 4 месеци затвор. Штом се врати в град, Пенокио почна да ги брои минутите една по една и кога дојде време, тргна веднаш по патот што водеше на кај полето на чудата. И додека одеше со забрзан чекор, срцето силно му чукаше и му правеше тик-так, тик-так, тик-так, како собен часовник. А, ма, часовник кога вистински чука, а во меѓувреме си мислеше во себе – А што ако на место 1000 златници на гранките од дрвото најдам 2000? А ако на место 2000 најдам 5000? А ако на место 5000 најдам 100.000? О, господи, што ли ќе станам тогаш? Би сакал да имам убава палата, илјада дрвени кончиња и илјада конјушници за да можам да се забавувам и да играм. Подрум полн со шекерни и црвени ликери и библиотека полна со зашекерени плодови – со торти, меденици, алви со бадеми и кроасани со крем. И така, мечтајќи си стигна близу до полето и тогаш застана за да види дали ќе забележи случајно некое дрво со гранки натежнати од златници, арно ама не виде ништо. Изоде уште стотина чекори понапред и ништо. Навлезе во полето, отиде токму кај дупката каде што ги имаше закопано своите златници и пак ништо. Тогаш се замисли и заборавајќи ги правилата на добро однесување, ја извади едната рака од џебот и си ја почешка главата. За тоа време почувствува како во ушите му писка гласно смеење, се сврте нагоре и виде на дрвото голем папагал што си ги чешаше малкуте останати пердови што ги имаше на себе. «Зошто се смееш?» го праша Пинокио со гневен глас. «Се смеам затоа што чешајки се се скокотнав под крилјата», Дрвената марионетка не одговори. Отиде кај барата и што ми ја наполни истата влечка, зеде повторно да ја полева земјата што ги покриваше златниците. И кога ете уште едно дури и побезобразно и погласно од предходните смејања одекна ни стивката самотија на полето. Ама веќе извика разлутениот Пинокио. Можеше Може ли да знам невоспитан папагалу зошто се смееш? Им се смеам на глупавите што веруваат на секакви будалаштини и што дозволуваат да бидат наседнати од оние поитрите од нив. За мене да не зборуваш? За тебе зборувам, Кутар Пинокио, за тебе што си толку будала па веруваш дека парите може да се сеат и да се берат по полињата како што се сеат и берат гравот и тиквите. И јас поверував еднаш, па затоа денес си се мачам и се каам. Е, сега, Морам да разбирам дека за да се спечали честно некој денар, треба да се знае да се заработи или со собствени раце или со собствена глава. Не те разбирам, рече марионетката која веќе почнуваше да се тресе од страв. Стрпи се, ќе ти објаснам подобро, додаде папагалот. Значи, додека ти беше во град, лисицата и мачарот се вратија на полево. Ги зедоа закопаните златници, се вратија на полево, ги зедоа закопаните и побегнаа како ветар. Па сега кој ќе ги стигне, секоја му чест. Пинокио остана со зината уста и затоа што не сакаше да поверува на зборовите на папагалот, зеде со рацете и со ноктите да ја копа земјата која беше полеал. И копај, копај, копај, копај, ископај на толку голема дупка, што во неа би можел да влезе цел еден сток сено, ама златниците ги немаше повеќе. Тогаш растргнатот од тага и очај се врати со трчање во градот и отиде право во судот за да ги тужи кај судијата двајцата разбойници кои го ограбија. Судијата беше мајмун од расата горила, старо мајмуниште, почитуван поради сериозноста, поради возраста, поради белата брада и це пред се неговите златни очила, без такла, кој беше принуден да ги носи постојано, поради засилен прилив на крв во очите што го мачеше со години. Пинокио пред судијата раскажа без прекин и детално за на неправдата, чија жртва беше токму тој. Му ги кажа името, презимето и описот на разбойниците и побара правда. Судијата го сослуша со голема благонаклонетост, живо учествуваше во раскажувањето, се разнежни, се потресе и кога дрвената марионетка немаше повеќе што да каже, ја изложи раката и задзвони со звончето. По силното звонење, веднаш дотрчаа две овчарски кучиња облечени како полицајци. Тогаш судијата покажувајќи им го Пинокио на полицајците им рече На овој кутар клетник му ги украле четирите златници. Ајде, фатете го и веднаш ставете го во затвор. Дрвената марионетка по таквата пресуда одеднаш се почувства обесправена и остана скаменета сакајки да се буни. Но полицајтице, За да го избегнат лудното губење време, му ја затнаа устата и го одведоа во келија. А таму пак остана 4 месеци. Четири предолги месеци и ќе останеше повеќе да не се случеше несрекниот настан. Всушност, младиот цар, што владееше во градот стапица за глупаци, откако ги беше победил своите непријатели, наредил да се организираат големи јавни прослави и осветлувања, вештачки огнови, трки на брзи коњи и велосипеди, и во знак на голема веселба посакал да бидат отворени сите затвори и пуштени на слобода сите разбойници. Ако излегуваат од затвори другите, сакам да излезам и јас, му рече Пинокио на Апсанджијата. Вие не, одговори Апсанджијата, затоа што вие не сте од оние за пуштање. Барам извинување, му врати Пинокио, и јас сум разбойник. Во тој случај имате целосно право, рече Апсанджијата му ги отвори вратите од затворот, кревајќи си го капачето во знак на почит и со поздрав го пушти да избега. Ослободен од затворот се упатува на кај куќата на самовилата, но по патот среќава една страшна змија, а потоа пак паѓа во железна стапица со животни. Замислете си ја радоста на Пинокио кога се почувствува слободен. Без да му ја мисли многу веднаш излезе од градот и тргна по патот што требаше да го одведе до кукичката на самовилата – Поради врнежливото време, улицата беше толку каллива што се шлапкаше во неа до пола нога. Но марионетката измачена од копнежо да го види својот татко и сестричката со светло сини коси, не обрнуваше внимание на тоа и трчаше со скоко, скокови како рт, а трчајки грудка кал и скокаа до капата. И одеше велејки си во себе. Колку неволи ми се случија. И си заслужувам зашто јас сум тврдоглава и наетлива марионетка. И секогаш правам што сакам, без да ги слушам оние што ме сакаат и што ми мислат добро и што се илјада пати поумни од мене. Но од сега па натаму сакам да си го сменам животот и да бидам разумно и послушно дете. И онака до сега сватив дека кога се децата непослушни секогаш паѓаат во неволја и така речи си никогаш не постапуваат правилно. А и татко ми сигурно ме чекал. Ке го најдам ли во куќата на самовилата? Кутар човек, многу време помина како не сум го видел и како умирам од желба да го прегрнам и да го облеам со бакнежи. А само вилата ќе ми простили за лошото дело што го сторив. А згора на сето, толку внимание и љубезни негувања ми дари. И тоа што денес сум жив и го должам незе, има ли понеблагодарно и без срце дете од мене. И додека така се изборуваше, одеднаш застана исплашен и четири чекори се врати назад. Што ли виде? Виде голема змија, обтегната преку патот со зелена кожа, огнени очи и зострена опашка која чадеше како оджак. Беше невозможно да се опише стравот на марионетката која веднаш том се речи си половина километар, седна на едно купче камења чекајки да си отиде змијата конечно по своја работа и да му го ослободи патот. Почека еден час, два часа, три часа, но змијата беше се уште таму – а дури и оддалеку се гледаше црвенењето на низините огнени очи и облакот од чад што излегуваше од врвот на опашката. Замислувајќи си дека е храбар, Пинокио се доближи на неколку чекори од далеченост и со меко, ласкаво и нежно гласче и рече на змијата. Простете, господјо змио, ќе ми направите ли услуга да се тргнете барем малку настрана колку да ме пуштите да поминам? Како на зид да зборуваше, никој не се помрдна. И тогаш повторно се обиде со истото глашче. Треба да знаете, господјо Змио, дека аз си одам дома каде што ме чека татко ми. Кога одам на не сум го видел. Нема ли да ви пречи ако си продолжам по патот? Почека некаков знак на одговор, но одговор немаше. Напротив. Змијата која тогаш изгледаше разиграна и полна со живот, одеднаш стана неподвижна и речи си здрвена. Очите се затворија и опашката престана да ја чади. Да не умре, рече Пинокио, триеки си ги дланките од среќа и без да губи време, веднаш се обиде да помине покрај неа за да премине на другата страна од улицата. Но само што ја крена ногата, одеднаш змијата се исправи како лабавена пружина, а марионетката, кога се враќаше наназад, се сопна и падна на земи. Но падна толку лошо, што остана со главата набиена во калта на улицата и со нозете кренати во воздух – Кога ја виде марионетката како се неверојатна брзина ги мрда нозете со главата надолу, змијата доби таков напад на смеја што од силно смејење од толкавото напрегање од смеењето и прсна вена во градите и дури тогаш на вистина умре. Тогаш Пинокио пак зеде да трча за да стигне до куќата на самовилата пред да се стемни – и не можејќи повеќе да ги трпи грчевите што му ги предизвикуваше глата, скокна до едно поле покрепатот патот со намера да набере неколку гроздови мускат грозје. Но подобро да не го стореше тоа. Само што стигна под виновата лоза, кврц, почувствува како му се заглавија нозете меѓу железни сечила, од што ги изброи звездите на небото. Кутрата марионетка се фати во стапица која селаните ја поставиле за да ги фатат големите бели куни кои беа неволја за сите кокошарници од соседството. Еден селанец го зеде Пинокио и го принудува да биде куче чувар на кокошарникот. Пинокио, како што веќе знаете, почнува да плаче, да писка и да моли, но плачењето и пискањето беа залудни, затоа што наоколу немаше ниту една куќа и по патот не поминуваше жива душа. Веќе дојде и ноќта и заради грчот од железната стапица која му ги стегаше колениците и заради стравот да биде сам во темницата сред тие полиња, Пинокио речи си почнуваше да премалува и да се губи. Кога во еден микс догледа една светулка што прелетува околу неговата глава, ја викна и рече «Еј, светулке, ке ми помогнеш ли да се ослободам од оваа мака?» «Кутрото, детуле», одговори потресената светулка застанувајќи да го види – Како се најде тука со нозете вклештени меѓу овие наострени железа? Влего во полето за да наберам два грозда мускат грозје и... А грозјето твое Не. И па тогаш кој те научи да земаш нешто што им припаѓа на другите? Па бев гладен. Гладта, мило дете моје, не е добра причина за присвојување на нешто што не ни припаѓа. Така е, де, така е, викна Пинокио плачејки. Нема да ми се повтори друг пат. Во тој момент, тивок шум од и чекори што се приближуваа го прекина разговорот. Тоа беше стопанот на полето, кој доаѓаше на врвот од стапалата за да види дали некоја од куните кои ноќе му ги јадеа кокошките паднала во железната стапица. Но неговата невиденост беше огромна. Кога, извлекувајќи ја ламбата од под тешкото палто, на место куна фатена во стапица виде дете. А, мал крадецу! Викна разбеснетиот селанец, значи ти си тој што ми ги краде кокошките. Не сум јас, не сум јас, викаше Пинокио и кајки. Јас влего во полето за да наберам само два грозда грозје. Кој краде грозје може да краде и пилиња. Остави ме сега да ти одржам една лекција на која ќе се сеќаваш уште многу време. Ја отпушти стапицата, Ја зграбчи марионетката за тилот и така дигната ја однесе до куќата онака како што се носи јагненце доенче. Кога стигнаа до гумното пред куќата, ја турна марионетката на земја и држејќи ја со стапалото на вратот и рече. Сега е веќе доцна и сакам да си легнам. Затоа ќе си ги расчистиме сметките утре. А во меѓувреме и така денес ми умре кучето што ноќе чуваше стража, ти ќе го земеш неговото место. Ти ќе бидеш куче чувар. Кажано сторено, на вратот му закачи околу вратник со железни шилци и му го стегна така силно да не може да го извади ако си ја протне главата низ него. На околу вратникот беше прикачено долго железно синџирче кое беше пак закачено за зидот од куќичката. Ако ноќва, рече ланецот, почне да врне, ти можеш да влезеш во куќе, кучешкото легло во дрвената кутичка каде што има сламарник, што му беше 4 години кревет на моето кутро куче. А ако за несреќа дојдат краци, ти сети се дека треба да ги зашилиш ушите и да лаеш. По последното упаство, селанецот влезе в куќи, заклучувајќи ја вратата со катанец. И така кутриот Пиноки остана свиткан и истоштен во гумното. Повеќе мртов што жив поради студот, гладта и стравот. И од време на време, бесно ги вовлекуваше рацете во околу вратникот, кој му го затегаше грлото и плачејки шепотеше. Така и ми треба. Токму така ми треба. Сакав да бидам непослушник, скитник, ги слушав лошите другари и ете поради тоа судбината ме следи постојано. Да бев добро и послушно дете какви што има многу, да сакав да учам и да работам, да останев дома со мојот кутар татко, сега не ке се најдев тука. Сред полињава и не изигрува изигрував куче чувар во куќата на селанецов. Е, кога би можел уште еднаш да се родам. Оваа мала искрена исповед што му дојде на вистина од срце, влезе во кукичката и заспа. Пинокио ги фаќа крадците и како награда за верноста се ланецот го ослободува. Веќе два часа сладко си спиеше, но околу полнок се разбуди од чушкањето и од мрморењето на некои чудни гласчиња кои му се причини дека ги слуша во гумното. Го подаде врвот од носот, надвор од отворот на кукичката и здогледа собрани животинки со темно крзно кои личеа на мачки. Арно, ама, не беа мачки, туку беа куни, месојадни животинки, особено лакоми за јајца и млади пилиња. Една од куните, оделувајки се од другарките, се доближи до дупката од кукичката и тивко рече. Добра вечер, Мурджо. Јас не се викам Мурджо, одговори марионетката. Е, па тогаш кој си? Јас сум Пинокио. А што правиш тука? Куче чувар сум. А Мурджо каде е? Каде е старото куче кое живееше во кукичкава?“ Утрово почина. Почина? Кутрото животно толку беше добродушно, ама според изгледот и ти ми изгледаш дека си љубезно куче. Барам извинување, јас не сум куче. Е па што си? Јас сум дрвена марионетка. И изигруваш куче чувар? За жал тоа е мојата казна. Па добро, јас сепак ќе ти ги понудам истите договори што ги имав со покојниот Мурџо и ќе бидеш среќен. А какви договори се тоа? Вака, ние ќе доаѓаме еднаш во неделата како и порано да го посетиме кокошарников и ќе си земеме 8 кокошки. Од тие кокошки 7 ќе изедеме ние, а една ќе ти дадеме тебе, но се разбира под услов да се преправаш дека спиеш и да не ти падне на ум да лаеш и да го разбудиш селанецот. А Мурџо така правеше? праша Пинокио. Е, да, така правеше и секогаш се согласувавме. Значи, спи си спокојно и биди сигурен дека пред да си заминеме ќе ти оставиме пред кукичката мрсна и искубена кокошка за утрешниот појадок. Се разбравме? Одлично се разбравме, дури и повеќе од тоа, одговори Пинокио и кимна заканувачки со главата како да сакаше да каже „Ке се видиме уште малку. Кога четирите куни се уверија во договорот, отидоа право во кокошарникот кој беше непосредно покрај кукичката на кучето и откако бесно со заби и канџи ја отворија дрвената вратичка, една по друга се вовлекоа во кокошарникот. Но уште не беа завршиле со влегувањето, слушнаа како заднив се затвара вратничката со голема сила. Тој што ја затвори вратичката беше Пинокио, кој незадоволен што само ја затворил, стави пред неа за поголема сигурност голем камен како подпора. И потоа почна да лае, и лајки како да е навистина куче чувар со гласот испушташе аф, аф, аф. На таквото лајање се ланецот скокна од креветот, ја зеде пушката и излегувајќи на прозорецот праша. Што има? „Кратците“, одговори Пинокио. Каде се? Во кокошарникот. Веднаш слегувам. И дури да трепнеш со око, се ланецот слезе на брзина, влезе во кокошарникот, и откако ги зграбче ги стави во вреќа четирите куни и им кажа со вистински среќен глас. Конечно ми паднавте раце. Би можел да ве казнам, ама не сум толку лош, но ќе се задоволам кога утре ќе ве однесам кај гостилничарот од блиското село, кој ќе ве одере и ќе ве сготви како што се готви вкусен и сладок зајак. Тоа е чест што не ја заслужувате, но великодушните луѓе како мене не обрнуваат внимание на такви ситници. Потоа се доближи до Пинокио и почна да го милува и меѓу другото го праша. Како успеа да ја откриеш за верата на тие четири крадливки и уште велиш дека Мурджо, мојот верен Мурджо, никогаш не забележувал ништо? Трвената марионетка можеше да го каже она што го знае. Можеше, значи, да ги издаде безсрамните договори и изделки помеѓу кучето и куните, ама се сети дека кучето е мртво и си помисли во себе. Зошто да ги обвинувам умрените? Умрените се умрени и најдоброто нешто што може да се стори е да се остава да почиваат во мир. А кога дојдоа куните во гумното, беше буден или спиеше? Продолжи да го прашува селанецот. Спиев, одговори Пинокио. Ама куните ме разбудија со нивните дрдорења и една од нив дојде кај куќичката за да ми каже. Ако ни ветиш дека нема да лаеш и да го разбудиш стопанот, ќе ти подариме едно мрсно и искубано коковче. Е, гледате ли? Толку безобразни па ми предлагаат такво нешто. Точно е дека сум дрвена марионетка и дека имам многу недостатоци, но не сакам да бидам вплеткан во искош со нечесни луѓе. Добро дете, извика се ланецот, тъпкајки го по грбчето. Ваквите ставови во животот ке те наградат со чест, за да ти ја докажа мојата неизмерна среќа, од сега си слободен и можеш да се вратиш дома. И му го извади кучешкиот околу вратник. Пинокио ја оплакува смртта на убавото девојче со небесни сини коси, потоа ќе средне гулаб што ќе го однесе на морскиот брег каде што ќе се фрли во вода за да му појде на помош на својот татко Гепето. Штом се ослободи Пинокио од мачнината и понижувачката тежина на околу вракникот, зеде да бега низ полињата и не запрени за миг, се додека не стигна до главниот пат кој водеше до кукичката на самовилата. Кога пристигна на главниот пат, погледна надолу за да ја види рамнината и со голо око ја догледа шумичката, каде за голема несреќа ги имаше сретнато лисицата и мачорот. Го виде меѓу дрвјата и врвот на големиот дап, на кој беше закачен за вратот. Но сврти се ваму, сврти се онаму, не успеа да ја види малечката кутичка на девојчето со небесно сини коси. Тогаш му се јави лошо пречувство. Зеде да трча со сета сила што имаше во нозете, и за неколку мигови се најде на ливадата каде што некогаш се наоѓаше белата кукичка. Но белата кукичка ја немаше повеќе таму. Наместо неа имаше мал мермерен камен на кој ги прочита напишани со печатни букви овие болни зборови. Тука почива девојчето со небесно сини коси, што умре од болка, бидејќи ја напушти низиното братче Пинокио. Каков беше Пинокио кога ги прочита болните зборови ви оставам вам да си замислите. Падна на земи со устата зеде да го бакнува мртвечкиот мермер и прсна во силен плач. И, иако очите му се исушија и немаа повеќе солзи, плачеше цела ноќ, плачеше и утрото потоа, на изгреј сонце, а неговите пискотници и плачења беа толку потресни и силни, што сите околни брда одекнуваа. И плачејки велеше. О, самовилке моја, зошто умре? И зошто наместо тебе не умрев јас, јас кој бев толку лош, а ти беше добра? Од каде ли е татко ми? О, самовило моја, кажи ми каде можам да го најдам затоа што сакам да бидам со него и никогаш повеќе да не го оставам. Никогаш повеќе, ама никогаш. О, самовило моја, кажи ми дека не е вистина дека си мртва. Ако на вистина ме сакаш, ако на вистина го сакаш своето братче воскресни, врати се во живот како порано. Зарем не ти е жал да ме гледаш сам и оставен од сите? Ако дојдат убиците, пак ќе ме закачат за гранката од дрвото. И тогаш за секогаш ќе умрам. Што ќе правам сам на овој свет? Сега кога ве загубив тебе и татко ми, кој ќе ми даде да јадам? Каде ќе спијам ноке, Кој ќе ми скрои ново палтенце? А, ке беше подобро, сто пати подобро да умрев и јас. Да, да, сакам да умрам. <laughs> Аф, ле, ле, ле, ле. И додека така тагуваше и жалеше, зеде да си ги купи косите, но затоа што неговата коса беше од дрво, не можеше да си допушти себе си ниту задоволство прстите да ги стави во косата. За тоа време, високо во воздухот прелета еден гулаб кој со расширени крилја запре и од височината викна. Дете, кажи ми што правиш таму долу? Зар не гледаш дека плачам? рече Пинокио, кривајќи ја главата на ке гласот и триеќи си ги очите со ракавот од палтенцето. Кажи ми, додаде тогаш гулабот, да не е познаваш случајно меѓу твоите другарчиња една дрвена марионетка по име Пинокио? Пинокио? Повтори марионетката, веднаш скокајќи на нозе. Па јас сум Пинокио. Откако гулабот го слушна одговорот, брзо се спушти и слета на земи. Беше поголем од мисир – Е па, тогаш сигурно го познаваш и пето, праша гулабот. Дали го познавам, па тоа е мојот кутар татко. Сигурно ти зборувал за мене. Ке ме одведеш ли кај него, ама уште ли е жив? Те молам одговори ми, жив ли е? Пред три дена го оставив на морската плажа. А што правеше? Си правеше мало кајче за да го препилови океанот. Кутриот човек повеќе од 4 месеци талка по светот во потрага по тебе, зашто не те нашол сега, па ќе те бара дури и во далечините и во далечните земји на неговиот свет. Колку има од тука до плажата? праша Пинокио со мачна загриженост. Повеќе од илјада километри. Илјада километри? О, гулаво мој мил, колку ќе беше убаво да ги има в твоите крилја. Ако сакаш да одиш, јас ќе те однесам. Е како? На грб? Тежок си многу? тежок, напротив, лесен сум како лист. И не чекаше многу, туку веднаш скокна на грбот од гулабот, ја стави едната нога од едната страна, другата од другата, како што прават опитните јавачи, и извика задоволно. Јавај, јавај, конче, морам брзо да стигнам. Гулабот зеде полет и за неколку мигови се вивна толку високо што допираше дури до облаците. Кога ја достигнаа таа неверојатна височина, марионетката стана љубопитна да се сврти надолу и да гледа. Но ја обзеде таков страф и такви вртоглавици што од страф да не падне долу со раците цврсто го прегрна вратот на својот пердувес јавачки конј. Цел ден лета, кога се стемни, гулабот рече. Жеден сум, а јас сум гладен, додаде Пинокио да застанеме неколку минутки кај Гулабарникон, па потоа ќе тргнеме пак на пат, за да стигнеме утре в Мугри на морската плажа. Влегоа во напуштениот Гулабарник, каде што имаше само леген полн со вода и кошница преполнета со граорици. Марионетката никогаш во животот свој не можела да поднесе граорици и се лошеше стомакот и се превртуваше, но таа вечер не само што јадеше, а ми се прејаде до гуша, и кога се најаде, се сврта на кај гулавот и му рече «Никогаш не би можел да поверувам дека граориците се толку вкусни». «Знаеш, дете мое», одговори гулабот, дека кога гладта се огласува вистински и нема ништо друго да се јаде, тогаш дури и граориците стануваат вкусни. Гладта не познава ниту тврдоглавост, ниту лакомост. Откако си касна, веднаш тргнаа на пат. Следното утро стигнаа на морската плажа. Гулабот го спушти Пинокио на земи, веднаш одлета затоа што не сакаше да губи време во за благодарување зашто направил добро дело и исчезна. Плажата беше полна со луѓе што вреска и се мрдаа со погледи вперени на кај морето. Што се случило, Пинокио праша една старичка. Еден кутар татко си го загубил синот, та решил да тргне со кајче да го бара од другата страна на морето. А морето пак денес е многу немирно и кајчето може да потоне. А каде е кајчето? Е него таму долу право од мојот прст, рече старицата, покажувајќи на кај малото кајче, кој погледна од брегот личеше на кора од орев во која имаше малечко човече. Пинокио ги насочи очите натаму и откако внимателно погледа, испушти силен крик викајки. „Таму е татко ми, таму е татко ми, а кајчето разнишано од разбеснетите бранови час се губеше меѓу гигантските бранови час запловуваше повторно. Пинокио стоеше исправен на врвот од еден висок гребен и не престануваше да го вика татка си по име и да му праќа различни знаци со рацете и со марамчето за нос, дури и со капчето кое го носеше на глава. И најверојатно, И гепето кој иако беше многу далеко од плажата го препозна синчето, затоа што тој си го крена капчето и го поздрави и во сета таа избезуменост му даде на знаење дека сака да се врати назад, но морето е толку бурно што не може да весла и да се приближи до копното. И одеднаш надојде еден гигантски бран и кајчето исчезна. Сите чекаа да исплови на површината кајчето, но кајчето не се појави повеќе. Сиромав човек – рекоа рибарите кои беа насобрани на плажата и тивко кажувајќи си молитва тргнаа да се вратат дома. Но одеднаш слушнаа очаен крик и кога се свртеа назад видоа едно детенце кое од врвот на гребено се фала во морето викајки. Сакам да го спасам татко ми! Пинокио лесно пловеше и пливаше како рибче зашто беше направено од дрво. Час се губеше под вода, носен од силата на брановите, Час му излегуваше од вода нога или рака, а беше многу далеко од копното. На крај го изгубија од вид и не можеа да го видат повеќе. Кутрото дете, рекоа рибарите на собрани на плажата и пак со молитва се вратија дома. Пинокио стигнува на островот на вредните пчели и ја наоѓа самовилата. Пинокио, потигнат од надежда да стигне на време за да му помогне на својот кутар татко, пливаше цела ноќ а ноќта беше страшна. Грмеше, татнеше, светкаше така страшно и со такви молни што се чинеше како да е ден. Мугрис догледа немногу далеку дел од копното. Тоа беше остров насред море. И се даде од себе си за да стигне на плажата, но залудно. Брановите беснејки и надвиснувајки го тркалаа меѓу нив како да беше сламка. На крај, и за негова среќа надојде толку силен и бурен бран што го исфрли на песокот од брегот. Замавот беше толку силен, што кога тресна на земја му се затресоа сите коски из глобови и си се утеши. И овој пат убаво се извлеков. Полека, полека и небото се разведри, сонцето блесна со сиот свој блесок, а морето остана мирно и рамно како масло. Марионетката се ги испружи на сонце за да се исушат изеде да разгледува наоколу за да види дали случајно на отворената морска шир може да догледа кајче со човече во него. Но откако убаво разгледа не виде ништо друго околу себе, освен небо, море и понекое едро од брод, но толку далечно што се чинеше како да е мува. Барем да знаев како се вика островов, чекореше велејки си. Барем да знаев дека тука живеат љубезни луѓе, Мислам луѓе што ја немаат таа лоша навика да закачуваат деца за гранки од дрвја, но кого да прашам? Кого кога нема никој? Помислата дека е сосем сам сред напуштено место, толку многу го растажи што уште малку ќе заплачеше. Кога одеднаш виде една голема риба која спокојно минуваше близу брегот со целата глава надвор од вода. И затоа што не знаеше како да ја викне по име, марионетката викна со сет глас за да го слушне. Е, господјо Рибо, ќе ми дозволите ли да кажам еден збор? И два, одговори рибата, инаку таков љубезен делфин каков што не се наоѓа ни светските мориња. Ке ми причините ли задоволство да ми кажете дали на островов има села каде што може да се јаде, да не се биде изеден? Сигурно има, одговори делфинот. Дури мислам дека ќе најдеш едно близко од тука. А по кој пат да тргнам? Тргни понаа патека налево и оди постојано право, нема да сгрешиш. И уште нешто кажете ми. Гледам дека цел ден и цела ноќ си шетате по морето, па да не сте виделе случајно мало кајче со татко ми во него? А кој ти е татко? Како што тој е најдобриот татко на светот, така сум јас најлошиот син што можел да се роди. По бурата од предходната ноќ, одговори Делфинот, кајчето сигурно потонало под вода. А тато? Најверојатно го голтнала и кулата која од неодамна е дојдена тука во нашиве води за да шири страф и трепет. Голема ли е таа ајкула? праша Пинокио, кој веќе почнуваше да се тресе од страф. Дали е голема? рече Делфинот. Вака, за да си представиш колку е голема, ќе ти кажам дека е поголема и од петкатно кутиште и има толку големо и длабоко устиште, што комодно низ неа може да помине воз по железница со запален мотор. Мајко мила, извика исплашената марионетка, се облече на брзина, се сврта на кај делфинот и му рече. Догледање, господјо Рибо, простете што ве вознемирував и многу ви благодарам за љубезноста. Штом го кажа тоа, веднаш трга по патеката и зеде да оди со забрзан чекор, ама толку забрзан што се чинеше дека трча. И се вртеше назад по секој мал шум што ќе го чуеше од страв дека го следи ужасната ајкула, голема колку петкатно куќиште и со воз на железница во устата. По половина час патување стигна до едно мало селце, наречено селото на вредните пчели. Улиците врија од луѓе што трчаа по своја работа. Те ваму те таму, сите работеа, сите имаа нешто да прават. Да бараш безделници или денгубници не ке можеш да најдеш ниту со лупа. Јасно ми е, си рече мрзеливкото Пинокио, Ова село не е скроено за мене, јас не сум роден за работа. А гладта го разоружуваше затоа што веќе поминаа 24 часа, како тој немаше каснато ни барем една чинија граорици. Судбина. Не му преостануваше ништо друго, освен два начина како да се ја задоволи гладта. Или да побара работа, или да побара некоја пара или залак леп. Да бара милост се срамеше, бидејќи татко му гучеше дека право да бараат милост имаат само старите и неподвижните. Во светот, вистински сиромашни луѓе заслужни, заслужни за помош и сожаление не се некои други, туку оние кои поради староста или болест се осудени да не можат да си го заработат со своји раце лепчето. Сите други се должни да работат, а ако не работат, ке страдаат од глад и тешко нив. Во тој миг, По патот поминуваше испотен и задишан човек кој со сета сила што ја имаше сам влечеше две двоколки натоварени со јаглен. Пинокио според изгледот процени дека е добар човек, му се приближи и веднејки го погледот од срам тивко му рече: "Ве молам, дајте ми една пара, оти умирам од глад." Не само една, одговори јагленарот, ами четири ќе ти дадам, ако ми помогнеш да ги одвлечам до дома во колкиве натежнати со јаглен. Јас сум зачуден, одговори марионетката речиси навредена. Само колку да знаете, јас не сум магаре, никогаш не сум влечал двоколки. Подобро за тебе, одговори Агленарот. Тогаш, дете мој, ако си навистина гладен, касни си две парчиња од твојата вообразеност и внимавај да не се прејадеш. По неколку минути по патот помина еден дзидар, кој на грб носеше кофа со малтер. Господине, ќе му дадете ли една пара на кутрово дете кое се прозева од глад? Секако, дојди со мене да носиш малтер, одговори дзидарот, и на место денар ќе ти дадам пет. Ама малтерот е тежок, одговори Пинокио, а јас не сакам да трпам тежина. Ако не сакаш да трпиш тежина, тогаш дете моје прозевај си се и нека ти е на здравје и за помалку од половина час поминаа уште дваесетина луѓе и од сите нив Пинокио побара милост и сите тие му рекоа «Не ти е срам, наместо да скиташ по патиштата, подобро оди да си најдеш работа и научи си да си го заработуваш лебот». Но конечно помина една добра женичка што носеше две стомни вода. Ке може ли добра женичке да се напијам една голтка вода од вашава стомна? рече Пинокио кој гореше од жед. Напи се слободно, дете мое, рече женичката, спуштајќи ги на земи двете стомни. Откако Пинокио се налога како сунгер, промрморе со тиво глас, бришејќи си ја устата. Жета си ја задоволив, да може уште гладта да си ја задоволам. Добрата женичка, кога ги чути е зборови, рече. Ако ми помогнеш да однесам до дома една од овие стомни, ќе ти дадам парче леп. Пинокио ја погледна стомната и не кажа ниту да, ниту не. А со лебот ке ти дадам една чинија карфиол зачинет со масло и оцет, додаде добрата женичка. Пинокио уште еднаш погледна во стомната и пак не кажа ни да ни не. А по карфиолот ке ти дадам сладко полнето со цреша. Пинокио не знаеше веќе како да одолее на заведувањата на последната сладост и решително кажа – судбина, ке ви ја однесам стомната до дома. Стомната беше навистина тешка, па Пинокио не можејќи да ја носи со раце, мораше да ја носи на глава. Кога стигна дома, добрата женичка го седна Пинокио на една мала наместена маса и му го принесе лебот, зачинетиот карфиол и сладкото. Пинокио не јадеше, а лако му се истури од лапање. Стомакот како да му беше празен кварт ненаселен со месеци откако полека ги задоволи бесните грчеви на гладта, ја крена главата за да и се заблагодари на својата доброчинителка. Но уште ја немаше убаво погледнато в лице кога испушти едно предолго «Ај!» за чуденост и за шеметен. Со широм отворени очи, со вилушка во вис и со уста полна со лепи карфиол, се зареше – Од каде оваа зачуденост, праша добрата жена смејки се. Зарем, пелтечеше Пинокио, зарем, зарем вие, не е дека вие личите, вие ме подсетувате, овај, да, да, да, истиот глас, истите очи, истата коса, да, да, и вие имате небесно сини коси како неа, о, самовилке моја, о, самовилке моја, Кажете ми дека сте вие, ама токму вие. Не, не, не ми се верува. Не дозволувајте да плачам повеќе. Кога би, би знаеле, о, многу плачев, многу се мачев. Пинокио плачеше избезумено додека така говореше и ги прегрнуваше колениците на таинствената женичка, фрлајки се наземи на коленици. Пинокио и ветува на самовилата дека ќе биде добар и дека ќе учи, бидејќи му е веќе смачено да биде марионетка и дека сака да стане добро момче. Во почетокот, добрата женичка велеше дека таа не е малата самовила со небесни сини коси, но потоа кога свати дека е откриена, не сакаше да ја одолжува играта, се предаде и му рече на Пинокио. Мангу, педен, како позна дека сум јас? Епа, љубовта што ја имам за вас ми кажа. Се сеќаваш? Ме остави девојче, а сега сум жена, жена што би можела да ти биде и мајка. Толку многу ве сакам, па наместо сестричка ќе ве викам мама. Та нели долго време се мачам за да имам мајка како сите други деца, а како пораснавте толку брзо? Е, тоа е тајна. Научете ме, јас би сакал да порасна малку, зарем не гледате, висок сум метар и шумска јаготка. Ама ти не можеш да пораснеш, одговори самовилата. Зошто? Затоа што дрвените марионетки никогаш не растат, се раѓаат марионетки, живеат како марионетки и умираат како марионетки. А, смачено ми е да бидам марионетка, викна Пинокио, удирајќи се со раката по глава. Време е да станам и јас човек како сите други. И ке станеш ако знаеш да си го заслужиш тоа. Најлесна работа. Научи се да бидеш добро момче. А не сум, Напротив, добрите деца се послушни, а ти пак, е, јас не сум никогаш послушен. Добрите деца го сакаат учењето и работата, а ти, а јас безделничам и скитам по цела година. Добрите деца ја кажуваат секогаш вистината, а јас постојано лажам. Добрите деца одат на училиште и мене ми се смачува од училиштето, но денес па натаму сакам да си го променам животот. Ми ветуваш? Ветувам. И јас сакам да станам добро детенце и сакам да го усреќам татко ми. Каде ли е мојот кутар татко сега? Е, не знам. Ке можам ли пак да го видам и да го прегрнам? Мислам дека ке можеш, дури сум и сигурна во тоа. Толку се израдува Пинокио на незиниот одговор што и ги зеде рацете и почна да ги бакнува со толкав за нешто изгледаше како да е надвор од себе. Потоа го крена лицето и милно гледајќи ја, ја праша. Кажи ми, мамичке, дека не е вистина оти си мртва? Очигледно не сум, одговори самовилата смејќи се. Ех, кога би знаела каква болка и грудка во грлото почувствував, кога прочитав, тука почива. Знам, и токму поради тоа ти простив. Поради искреноста на твојата болка, сватив дека имаш добро срце – А за децата со добро срце и покрај тоа што се не немирковци со лоши навики, има надеж или подобро кажано има надеж дека ќе тргнат на прав пат. Ете зошто дојдов да те барам дури до тука. Јас ќе ти бидам мајка. Е, колку убаво, викна Пинокио скокајќи од радост. Ти ќе ме слушаш и ќе правиш се што ќе ти кажувам. Секако, со задоволство. Уште од утре, додаде само вилата, ќе почнеш да одиш на училиште. Пинокио се растажи некако. Потоа ќе си избереш по твоја желба некоја вештина или занаец. Пинокио се намурти. Што мрмориш меѓу забите? праша самовилата со нерасположен тон. Па мислев, зацвиле марионетката со тиво глас, дека веќе е некако доцна за одење на училиште. О, Боже, не, никако. Имај на ум дека за учење и школување никогаш не е доцна. Ама јас не сакам ни да се школувам, ни да учам занает. Зошто? Затоа што ми е мачно да работам. Дете мое, рече самовилата. Тие што зборуваат така завршуваат секогаш или во затвор или во болница. Човекот колку да знаеш дали ќе се роди богат или сирома во светов е обврзан да прави нешто, да се даде на работа, да работи. Тешко нему ако безделничи. Безделничењето е грда болест и треба брзо да се лечи, уште од мали нозе. Ако некога ќе пораснеш, тешко ќе ја излечиш. Овие зборови го погодија Пинокио, кој пргаво кревајќи ја главата и рече на самовилата. Јас ке работам, јас ке работам, ке правам онака како што ќе ми кажете вие, ми се смачи веќе од животот на марионетка и сакам конечно да стана момче како и сите други. Ми вети, нели? Нели? Ти вети, така е. Сега се зависи од тебе. Пинокио со другарите од училиште оди на морскиот брег за да ја види страшната ајкула. Следниот ден Пинокио отиде на училиште. Е, сега замислете си ги лицата на тие нерани мајковци од деца кога видоа како во училиштето влегува една дрвена марионетка. Па тоа беше смеење без крај кој шегувај се со него, кој подбивај се, кој земајки му го капчето од рака, кој влечи му го палтенцето одзади, некој со мастило се обиде да му нацрта два големи мустаќа под носот, а друг некој дури посака да му заврзе врвци на стапалата и на рацете за да заигра. Некое време Пинокио се правеше како да му е едно и се повлекуваше, но кога му прекипе, им се сврте на оние што се подбиваа и поигруваа со него и решително им рече – Дечки, пазете малку, оти јас не дојдов тука за да ви бидам шут. Јас ги почитувам другите и сакам другите да ме почитуваат. Браво, Јаолче, како од книга зборуваш. Урла немирковците, губејќи здив од смејење, и еден од нив, побезобразен од другите, ја испружи раката со желба да ја зграбчи марионетката за врвот од носот. Арно, ама, стигна да го стори тоа навреме, зашто Пинокио Ја испружи пак ногата под маса и го клоцна во колениците. Ау, ама ја ки стапала, извика детето трејки си ја модрицата која му ја зададе марионетката. И лактите исто, дури и посилни од стапалата, се јави едно друго дете, кој си добило еден удар во стомакот поради грубите шеги. Всушност, најинтересното од се беше тоа што по клоцата и дупаницата Пинокио се здоби со почит и наклонетост од сите деца во училиштето и сите го засакаа од се срце. Дури учителот го фалеше затоа што гледаше дека е внимателен, работлив, умен, гледаше дека секогаш прв легува во училиште и последен станува кога звони за крајна час. Единствената мана му беше таа што се дружеше со многу деца, меѓу кои имаше и многу палалсков палавковци познати по мрзеливоста во учењето и во стекнувањето пофалби. Учителот го предупредуваше секој ден, а исто и добрата самовила не забораваше да го помене и дури по стопати да му повтори. Внимавај, Пинокио, тие твои школски другаришта порано или подосна ќе те одвикнат од учењето, а може дури и да ти навлечат некоја несреќа, Не грижи се, одговараше марионетката и со кренати раменици го ставаше прстот насред чело како да сакаше да каже «Умен сум јас, умен сум си јас». Но еден убав ден, додека одеше на училиште, ја сретна толпата свој училишни другари кои одејки на кај него му рекоа «Знаеш за големата новост?» «Не». «Тука кај блиското море пристигнала ајкула голема како планина». «На вистина?» Да не истата она најкула од кога потона мојот кутер татко? Ние ќе одиме на плажа за да ја видиме, ќе дојдеш и ти. Јас не, јас сакам да одам на училиште. Ама зошто се грижиш толку за училиштето? На училиште ќе одиме утре. Еден час повеќе или помалку, истите магариња ќе си останеме. А учителот што ќе рече? Остени си зборува, тој е затоа платен за да си дрдори по цел ден а мајка ми, мајките ништо не знаат, одговорија нерани мајковците. Знаете ли што ќе сторам, рече Пинокио. Сакам да ја видам мајкулата од мои лични причини, но ќе појдам да ја видам после училиште. Кутриот, глупчо, се јави еден од групата. Што мислиш ти дека една толкава ајкула ќе седи и ќе чека цел ден како што тебе ти одговара? Штом ќе издоде дека му ја здувне и кој ја видел, ја видел. А колку време има од тука до плажата? Праша Марионитката. За еден час и ќе појдеме и ќе се вратиме. Ајде тогаш, и кој повеќе ќе трча, тој е најдобар, викна Пинокио. По сигналот за тргнување, групата палавковци со книгите и тетрадките под раце зедоа да трчаат низ полињата, а Пинокио кој инако во трчањето беше пред сите, се чинеше како да има крилја на стапалата. Од време на време, Ке се свртеше назад и се подбиваше со другарчињата кои заостануваа зад него, и кога ќе ги видеше така зазбивтани, задишани, правливи и со исплазени јазици, почнуваше да се кикоти од срце. Кутриот несрекник не знаеше на кај какви стравови и неволи трча. Голема тепачка помеѓу Пинокио и неговите другари. Еден од нив е повреден, а Пинокио го апсат полицајците. Кога Пинокио стигна на плажата, веднаш разгледа наоколу, Арноа кулата не ја виде. Морето беше мазно како кристал за огледување. Еј, каде ја и кулата? Праша вратејки се на кај другарите. Најверојатно отишла да појадува, одговори едно од нив смејки се. Или може се фрлила в кревет за да си дремне малку, додаде едно друго смејки се како збудалено. Од безмислените одговори и од будалените смеења, Пинокио свати дека другарите го наседнале и го навеле да верува во невистина и налутувајки се со гневен глас им рече. И сега, каква манџа сготвивте за да поверувам во приказничкава за икулата? Сигурна манџа, одговорија во хор немирковците. Каква? Таква за да ти не отидеш на училиште и да дојдеш со нас – Зар не ти е срам секој ден да бидеш толку точен и вреден на часовите? Не ти е срам толку многу да учиш? Како успеваш? А што ви е вам, Гајле, како јас учам? Е, Гајле ние, затоа што во очите на учителот ние сме непослушни и лоши. Зошто? Затоа што покрај учениците кои учат се губат оние кои како нас немаат желба за учење, а ние не сакаме да се губиме и ние си имаме своја гордост. Е, па тога што треба да направам за да ви угодам? Треба и на тебе да ти здоде училиштето, часовите и учителот, нашите три најголеми непријатели. А што ако сакам да продолжам да учам? Нема во лице да те погледнеме и штом ќе ни се укаже мозност ќе платиш. Искрено да ви кажам, ме засмејувате, рече марионетката и се почеша по главата. Еј, Пинокио, извика најголемиот од нив, приближувајќи му се до лицето. Немој многу да се јуначиш и да се перчиш, зашто ако ти не се плашиш од нас, тогаш и ние не се плашиме од тебе. Запомни си дека си ти сам, а ние сме седум. Седум како седумте смртни гревови, рече Пинокио, прскајќи во смеја. Слушнавте? Сите не навреди, не нарече со името на смртните гревови. Пинокио, или барај да ти простиме, или тешко тебе. Леле, направи марионитката, допирајќи го врвот на носот со показалецот во знак на подбивање. Пинокио, ќе видиш ти убави. Леле, ќе бидеш изнатепан како магаре. Ау, леле, леле. Дома ќе си одиш со скршен нос. Леле. Е, сега ќе ти дадам едно леле, викна најдрскиот од палавковците. Види го сега ти ова и чувај си го за вечера. И како што го кажа тоа, му мавна една тупаница во главата. И се случи како што велат. Нати го, дај ми го. Како и што очекуваше марионетката веднаш во возврати со тупаница и од тој момент се се претвори во обшта и жестока тепачка. Иако беше сам, Пинокио се бореше како херој, Така добро работеше со стапалата од тешко дрво што непријателите не се осмелуваа да му се приближат. Каде ќе стигне и ќе удреа неговите стапала, оставаа мудрици за спомен. Тогаш децата лутени зашто не можеа да се мерат со марионетката рамо до рамо, се досетија да земат проектили, ги одврзаа сноповите од нивните училишни книги и зедоа да фрлаат по него буквари, читанки, граматики, раскази од Јаневски и волшебното самарче од Николевски и други училишни книги. Арно Ама, марионетката, кукла, која имаше пргав и итар вид, навреме се подкраднуваше така што книгите кои прелетуваа на главата паѓаа во морето. Замислете си ги рибите. Рибите, мислејќи дека книгите се нешто за јадење, во цели јата пливаа по површината на водата. Но кога ќе грицнеа некоја страница или насловна страница – Веднаш плука, правејќи гримаса со устата како да сакаа да кажат. Ова не е храна за нас, научени сме да јадеме подобро. Во меѓувреме, тепачката се разјаруваше се повеќе и повеќе, се додека еден голем рак, кој беше излезен надвор од водата, ни се приближи до плажата и со гласиште како на настината труба викна. Престанете вие брливковци! Ваквите јадачки меѓу деца и деца ретко кога завршуваат добро секогаш се случува по некоја несреќа. Кутриот рак, исто како на ветрот да му зборуваше, дури и палавко на Пинокио му се сврте, попреку го погледна и дрско му рече. Замолчи, раку, доста додеваш. Земи две дози лек за да го излечиш грипот. Легни си в кревет и убаво испоти се. За тоа време, Децата кои веќе ги сврлаа сите нивни книги, го стогледаа купот книги на Пинокио и дури да трепнеш го зедоа. Меѓу тие книги имаше една подврзана со тено картон со грб и со краеви од пергамент. Тоа беше трактат за аритметика. Ви оставам вам да си замислите колку тежеше. Едно дете од палавковците ја зграбчи книгата на на кај главата на Пинокио и ја фрли со сета сила што ја имаше. Арно ама, наместо да ја погоди куклата дури по глава, еден удри по глава, Тури еден од своите другари кој потоа стана бел како испран чаршав и ништо друго не изусти освен О, мајчице мила, помогни ми, зошто умирам? Потоа падна ничкум на песокот од брегот. Кога го видеа трупот исплашени, децата се дадоа да бегаат и за миг се изгубија. Но Пинокио остана таму и покрај тоа што и тој беше повеќе мртов отколку жив од болка и страв, Сепак отрча да натопи шамиче во морската вода и веднаш зеде да го брише челото на својот кутар другар. И плачејки избезумено и очајувајки го викаше по име и му велеше. Евгений, кутар мој Евгений, зошто не ми одговараш? Не бев јас тој што те удри толку силно што те повреди. Верувај, не бев јас. Отвори ги очите, Евгений, ако ти се затворени очите, јас ќе умрам. О, Боже, како ли ке се вратам сега дома? Од каде ли ќе најдам храброст да излезам пред очи на мојата добра мамичка? Што ли ќе биде со мене? Каде ли ќе побегнам? О каде ли ќе се скријам? Леле, ех колку ќе беше подобро, да пати ќе беше подобро да отидев на училиште. Зошто ги послушав тие другади што се моја казна? А и учителот убаво ми кажа, и мајка ми ми повтори, чувај се од лоши другари. Ама јас сум тврдоглав и наедчија, Ги оставам секогаш другите да говорат, а пак си правам по мое. И потоа за се си плаќам. И така од кога сум дојден на свет не сум видел Арно ниту 15 минути. Господи, што ли ќе биде со мене, што ќе биде со мене, што ќе биде со мене? Пинокио продолжи понатаму да плаче, да завива, да се удира по глава и да го вика по име Евгени, кога во еден момент слушна придушен шум чекори како се приближуваат се сврте и виде двајца полицајци. Што правиш тука спружен на земја, го праша. Го чувам другар ми. Му се слошило? Најверојатно да. Море, не само што му се слошило, рече едниот од полицајците, наведнувајки се и гледајки го Евгенија од Дете во е погодено во едната слепочница. Кој го повредил? Јас не, промрморе куклата која немаше повеќе здив во себе. А со што е повреден? Еве со книгава. И куклата го дигна од земја трактатот за аритметика, подврзан со тенокартон и пергамент за да им го покаже на полицајците. А оваа книга чија е? Моја. Доволно е, не ни треба друго. Стани и појди со нас. Ама јас, нема, ама јас, мрдни со нас. Ама јас сум невин, море доаје со нас, Пред да тргнат, полицајците повикаа некои рибари кои токму во тој миг минуваа со кајче покре плажата и им рекоа «Ви го доверуваме детево, повредено во главата, однесете го кај вас дома и помогнете му, утре ќе дојдеме да го видиме». Па му се свртеа на Пинокио, го ставија меѓу нив двајцата и со воинствен тон му наредија. Напред и брзо да чекориш, инаку тешко тебе. Не требаше два пати да кажат и куклата зеде да чекори по патеката која водеше кон селото. Кутриот Палавко не знаеше во кој свет се наоѓа. Му се чинеше дека сонува и тоа дека сонува лош сон. Беше надвор од себе. Неговите очи гледаат војно, нозете му трепереа, јазикот пак му беше залепен за непцето, па не можеше да изговори ниту збор. Сепак, сред целата таа здрвеност и вджашеност, Остар трн му го будеше срцето. Помислата дека ќе мора да помине под прозорецот на добрата самовила, така ми ги двајца полицајци. Повеќе сакаше да биде мртов. Веќе беа пристигнати и навлегуваа во селото, кога еден удар на тегобен ветер му го крена на Пинокио капчето од глава, зафрлајки му го назад десетина чекори. Дали ќе ми дозволите, им рече куклата на полицајците, да отидам да си го земам капчето? Ајде, оди, ама побрзај. Куклата отиде, го подигна капчето, ама наместо да го стави на глава, го стави во устата меѓу забите и зеде да трча со сета сила на кај морската плажа. Трчаше како куршум. Полицајците, откако видоа дека ќе биде тешко да го стасаат, му сснаа големо овчарско куче, кое пак ја имало освоено првата награда на сите кучешки трки. Пинокио трчаше, а кучето трчаше повеќе од него, па сите луѓе се залепуваа на прозорците и се собираа среде улицата, нетрпеливи да го видат крајот на таа бесна и дива трка. Но тоа задоволство не може да го вкусат затоа што овчаското куче и Пинокио кренаа толка вправ по улицата што по неколку минути не беше можно да се види ама баш ништо. Пинокио е во опасност да биде испржен во тава како риба. За време на безнадежната трка се случи еден страутен момент во кој Пинокио се почувствува изгубен, затоа што Златно крил, тоа беше името на овчарското куче, избезумено трчање го беше веќе стигнал. Доволно е да се каже дека куклата зад себе на одалеченост од една педа го чувствуваше задишаното бревтање на тоа звериште, дури можеше да го почувствува и жешкиот пламен на здивот. За среќа, плажата веќе беше близко и морето се гледаше на неколку чекори. Само што дојде до плажата, Пинокио скокна онака како што би скокнала жаба и потона сред водата. Златно крил сакаше да запре, но падна во вода и тој понесен од жестината на трката. Арунама, несрекникот не умееше да плива, та почна да прета со шепите за да се одржи на површината, но колку повеќе преташе, толку повеќе тонеше со главата под водата. И кога кутрото куче успеа да ја извади главата, очите му беа полни со страф и немир и лаики викаше. Се давам, се давам, Цркни, му одговори Пинокио далеку, кој се чувствуваше сигурен од какво било опасност. Помогни ми, мој Пинокио, спаси ме од смртта. Пинокио, кој во суштини имаше добродушно срце, кога ги чуморничавите крици се потресе и вртејки се на кучето му рече. Ама ако ти помогнам да се спасиш, ми ветуваш ли дека нема да ме измачуваш и бркаш? Ти ветувам, ти ветувам, побрзај, зашто ако одолжиш и половина минута, готов сум, мртов сум. Пинокио малку се поколеба, но потоа кога се сети дека татко му имал речено јадапати дека ако направи добро дело, никому штета не прави, веднаш тргна со пливање да го стаса златно крил и кога го стигна, го фати со двете раце за опашката, го врати жив и здрав на сувиот песок од брегот. Кутрото куче не можеше повеќе да стои на носе. Без да сака имаше испиено толку многу солена вода што беше подуен како топка. А марионетката пак од страв да не се подпира на кучето премногу помисли дека е најпаметно пак да скокне во вода и оддалечувајќи се од плажата му викна на собствениот другар. Збогум златно крил, среќен пат и многу поздрави дома мол, мил Пинокио, возрати кучето. Бескрено ти благодарам што ме спаси од смртта. Ти ми помогна многу, а во овој свет сето она што е сторено не се заборава. Ако имаме можност, ќе позборуваме. Пинокио продолжи да плива, но постојано беше блиску до копното. Кога му се причини дека стигнал на сигурно место, Погледна на кај плажата, виде на гребените нешто слично на пештера, од каде што излегуваше огромен облак од чад. Во онаа пештера, си рече во себе, има сигурно оган. Уште подобро, ќе одам да се исушам, изгреам, а потоа, потоа што ќе биде, нека биде. Така што мреши, се доближи до гребенот, но кога требаше да се искачи, почувствува како се издига нешто од водата и се издигнуваше, издигнуваше и го креваше во воздух. Веднаш се обиде да побегне, но веќе беше доцна, бидејќи за големо изненадување се најде затворен во една огромна мрежа сред вриеш од риби во секаква форма и големина кои претаа со опашките и се препелкаа како очени душички. И тогаш виде како од пештерата излегува еден грт рибар, ама толку грт што личеше на морско чудовиште. Наместо коса на главата имаше бујна грмушка од зелени треви, Зелена беше и бојата на неговото тело, зелени и очите, зелена и предолгата брада која му висеше дури додолу. Личеше на огромен зелен гуштер исправен на задните нозе. И кога рибарот ја извлече мрежата од морето, целиот среќен извика. Мил господе, јас денес убаво ќе си се најадам со риби. Ајде де, па јас не сум риба, си рече во себе Пинокио собирајќи храброст. Режата полна со риби ја однесе во темнината и зачадената пештера сред која се крчкаше тава со масло, која пак испушташе такво миришче на подпечено, просто диво да ти застане. Ајде сега да видиме какви риби сме фатиле, рече зелениот рибар и вовлекувајќи го во мрежата несразмерното рачиште кое личеше на пекарска лопата, излече грст барбуни. Ама добри барбуни, рече додека ги гледаше и ги мирисаше со задоволство. И откако ги изнамириса, ги истори во котел без вода. Потоа неколку пати го направи истото и како што ги вадеше другите риби, му се влажнеше устата и ликувајќи велеше. Ама добри осличи, ама вкусни ципали, ама сладки риби лист, ама одлични скуши, ама вкусни и овие срдиниве со главче. И како што можете да си замислите, и осличите, и ципалите, и рибите лист, и скушите, и сардините завршија хаотично во тавата да им прават друштво на барбуните. Последниот што остана во мрежата беше Пинокио. И кога рибарот го извече надвор, ги ококори од чудовидено зелените очишта, дерејки се како изваден од памет. Што сорта риба ке е ова? Вакви риби не се сеќавам дека сум јадал некогаш. Изеде внимателно да го гледа и откако убаво го разгледа од сите страни рече «Јасно ми е, сигурно е морски рак». Тогаш Пинокио, посрамотен што го помешале со морски рак, рече со разлутен глас. Ама каков рак мак! Каков е овој начин, само колку да знаете, јас сум дрвена кукла. Кукла, одговори рибарот. Искрено ти кажам, риба кукла за мене е нов вид риба. Тоа е и подобро, со повеќе сласкете изедам да ме изедете, ама разбирате ли дека не сум риба, зарем не слушате дека зборувам и мислам како вас? Точно е, додаде рибарот. И како што гледам дека си риба што имала среќа да зборува и да мисли како мене, така ќе ти го посветам во обичајното внимание и нема да поминеш туку така. Што значи тоа? Во знак на пријателство и особена почит, ќе ти оставам тебе да си одбереш како сакаш да бидеш зготвен сакаш да бидеш испржен во тава или пак повеќе сакаш да бидеш сварен во тава со сос од домати. Искрен да бидам, одговори Пинокио. Ако треба да бирам, тогаш повеќе би сакал да бидам ослободен за да можам да се вратам дома. Ама се шегуваш. Мислиш дека јас сакам да ја испуштам можноста да вкусам ваква редка риба? Епа не доаѓа секој ден риба кукла во Моринјава. Ти остави ми се мене, ке те испржам во тава со другите риби и ке си бидеш стрекна. Да бидеш испржен во друштво е секогаш добра утеха. Несрекниот Пинокио, откако ја слушна истата издодевна приказна на рибарот, прсна да плаче, да вреска, да писка и плаче ки викаше. Колку ќе беше подобро да отидев на училиште, сакав да ги слушам другарите и сега си плакам и како што се виткаше како јагула и правеше невидени напори за да се измолкне од канџите на рибарот, тогаш зелениот рибар зеде лушпа од трска и како го заврза со рацете и стапалата како да е салама, го фрли во тавата заедно со другите риби. Потоа изведе еден голем дрвен подавалник полн со брашно и почна да ги валка рибите во брашно и како што ги набрашнуваше, така ги фрлаше во тавата за да се пржат. Првите што заиграа во жешкото масло беа кудрите осличи, потоа редот им дојде на ципалите, па на рибите лист, па на скушите и сардините и потоа му дојде редот на Пинокио, кого пак кога ја виде во лице смрта, ама несрекна судбина. Го обзеде таков трепет и страв што снема и глас и здив за да моли и плаче. Кутрото дете се молеше со очите, а зелениот рибар – Не обрнувајќи внимание на ништо, го набрашни 5-6 пати во брашното, ама така добро го набрашни од глава до петици, што ово изгледаше како да станал кукла од гипс. И потоа го фати за глава и... Се враќа во куќата на самовилата која му ветува дека следниот ден нема да биде повеќе кукла, туку дека ќе стане момче. Голем појадок со бело кафе како прослава на големиот настан. И кога рибарот беше подготвен да го фрли Пинокио во тавата, во пештерата влезе едно големо куче, привлечено од јакиот и вкусен мирис на прженицата. Бегај, му викна рибарот, заканувајќи се со набрашнитата кукла во рака. Ама кутрото куче беше гладно како за четворица и цимулеше и мафташе со опашката како да сакаше да каже «Дај ми еден залак прженица, ќе те оставам на мир». «Бегај кога ти велам», му повтори рибарот и ја испружи ногата за да го клоцне. Тогаш кучето, кое кога беше вистински гладно, не беше научено да трпи, па изгуби трпение, се сврте на кај рибарот и со ржење му ги покажа страшните шепи. Во тоа време во пештерата се слушна слабо гласче кое кажа «Спаси ме, златно крил, ако не ме спасиш, пржен сум!» Кучето веднаш го позна гласот на Пинокио и се освести со големо чудење дека гласот доаѓа од набрашнетиот куп што рибарот го држеше в рака. И што стори тогаш? Скокна од земја, го зграбчи на брашнетиот куп и лабаво држејќи го меѓу заби, излезе со трчање од пештерата и излета како молња. Рибарот кој Рибарот кој пак беше разлутен зашто му ја отргна од рака рибата, што со сласке си ја изедеше, Се обиде да го брка кучето, ама по неколку чекори се закашла и мораше да се врати назад. А кога Златно крил ја најде патеката, која водеше кон селото, застана и внимателно го спушти пријателот Пинокио на земја. Каква благодарност и должам, рече куклата. Нема зошто, одговори кучето, ти мене ме спаси, па тоа што е сторено останува. Се знае, во овој свет сите треба да си помагаме еден на друг. Ама од каде се најде во пештерана? Уште лежев на плажата, повеќе мртов отколку жив, кога оддалеку ветрот ми донесе мирис на прженици. Тој сладок мирис ми го раздразни апетитот и јас тргнав по него. Да пристигнав минута подоцна, Не зборувај, викаше Пинокио, кој уште се тресеше од страв. Не кажувај ми, а ако пристигнеше минута подоцна, сега јас ке бев убаво испржен, изеден и сварен. Уу, бр, морници ми поминуваат од самата помисла. Златно крил со смеење ја испружи десната на кај куклата која му ја стисна силно во знак на големо пријателство и потоа се разделија. Кучето тргна на кај дома, а Пинокио отиде до една блиска колиба, зашто беше сам и го праша селаницот кој стоеше на портата за да се згрее на сонцето. Кажете ми, добар човеку, дали знаете нешто за едно кутро дете повредено во главата по име Евгени? Некои рибари го однесаа во онаа колиба, а сега... Сега е најверојатно мртво, го на Пинокио со голема болка. Не, сега е жив и веќе е вратен дома. На вистина, вистина? Викаше куклата скокајќи од радост. Значи раната не била толку тешка. Но можела да биде потешка, па дури и смртоносна, одговори старчето, затоа што го удриле по глава со голема книга подврзана со тенок картон. А кој го удрил? Некој негов другар од училиште, некој си Пинокио. А кој е тој Пинокио? Праша куклата, правејќи се наудрена. Вела дека е едно детиште, дека е безделник вистински немирко. Клеветења. Пусти клеветења. Ти го познаваш тој Пинокио? На изглед, одговори куклата. И што мислиш за него? го праша старчето. Мислета дека е добар син, полн со желба за учење, послушен, наклонен кон татко му и семејството. И додека куклата ги редеше сите тие лажги без око да и трепне, си ги допре носот и свати дека и се издолжил за повеќе од една педа. И така исплашена почна да вреска. Не обрнувете внимание добар човеку на она што ви го кажав, затоа што многу добро го познавам Пинокио – и можам да ве уверам дека е на вистина непослушно и мрзеливо детиште кое наместо да оди на училиште, оди со другарите да безделничи. Само што ги изговори тие зборови, носот му се смали и се врати на нормалната големина како предходно. А зошто си така бел? го праша во еден миг старчето. Ке ви кажам, Без да забележам, сум се протрил до еден зид кој бил што туку варосан. Одговори куклата, срамејки се да признае дека го набрашниле како риба за да го пржат во тава. А што се случило со твоето палтенце, со панталончињата и со капчето? в кратци што ме слекоа. Кажете ми, добар старецу, да не имате случајно да ми дадете нешто облека, колку да можам да се вратам дома. Дете моје, Што се однесува до алишта, немам ништо друго освен една мала врекичка каде што чувам дага. Ако сакаш, земи ја, е неа. Пинокио не чекаше два пати да му каже, Веднаш ја зеде врекичката која беше празна и од како со ножици исече мало дупче во средината и две од страните ја навлече како кошулка. И така лесно облечен се упати на кај селото но по пат воопшто не се чувствуваше мирен, па правеше чекор напред, чекор назад, изборувајќи си сам со себе си велеше. Како ли ќе излезам пред очи на мојата добра самовила? Што ли ќе каже кога ќе ме види? Ке ми ја прости ли вторава палавштина? Се обложувам дека нема да ми прости. А сигурно нема да ми прости. Така и ми треба, затоа што јас сум брливко кој секогаш ветува дека ќе се поправи, ама не го одржува ветувањето. Во селото пристигна кога веќе беше црна ноќ и затоа што беснееше невреме и врнеше, отиде право кон куќата на самовилата, решен да затропа на вратата и да отвори. Но кога дојде таму, изгуби храброст и наместо да тропа, со трчање се оддалечи дваесетина чекори. Уште еднаш се доближи до вратата, ама ништо. И по трет пат се доближи и пак ништо. Четвртиот пат, треперејки го зеде врака железното клатно и полека затропа. Чекај, чекај и конечно по половина час се отвори прозорец од последниот кат. Куќата беше на четири ката. И Пинокио виде како излегува еден голем пожав, кој на главата имаше запалена светилка кој му се обрати. Кој е во ова време? Дома е само вилата, праша куклата. Само вилата спие и не сака да биде вознемирувана. А ти кој си? Јас сум јас. Кој јас? Пинокио, Кој Пинокио? Куклата, онаа што живее во куќава со самовилата. А, јасно ми е, рече полжавот. Почекај ме тамо сега ќе слезам и ќе ти отворам. Побрзајте ве молам, оти да умирам од студ. Дете мое, јас сум полжав, а полжавите никогаш не се брзаат. Во меѓувреме, помина цел еден час па два часа, а портата уште не се отвараше, заради што Пинокио, кој се тресеше од студ, од страв и покиснатост, собра храброст и затропа повторпат, пат, но овој пат затропа посилно. Тогаш се отвори еден прозорец од долниот кат и се појави истиот полжав. Убав полжаву, викна Пинокио од улицата. Еве веќе два часа како чекам, а два часа во ваква ног стануваат подолги од две години. Побрзајте ве, молам. Дете мое, од прозорецот се јави мирната и ладнокрвна животинка. Дете мое, јас сум полжав, а полжавите не се брзаат никогаш. И прозорецот се затвори. Малку потоа зацвони полноќ, па еден часот, два часот по полноќ, а портата беше се уште затворена. Тогаш Пинокио изгуби трпение и бесно го зграбчи клатното на портата за да удри посилно, за да го раздрама целото куќиште. Арнама, Клатното кое беше од железо за миг се претвори во жива јагула што истрнувајќи му се од рацете исчезна во барата сред улицата. А, така, викна Пинокио, се повеќе заслепен од бес. Ако клатното исчезна, тогаш ќе продолжам да тропам со клоци. Се повлече малку наназад и удри една силна клоца во влезот од куќата. Но ударот беше толку силен, што стапалото навлезе во дрвото до пола. И залудно беше кога куклата се обиде да го излече, бидејќи стапалото беше забиено внатре како закован клинец. Замислете си го кутриот Пинокио беше принуден да ја помине ногте со едно стапало на земи, а со другото во воздух. Утрото на изгресунце, конечно портата се отвори. На таа неверојатна животинка наречена Полшав и требаа само 9 часови за да се симне од четвртиот кат до излезот на улицата. На вистина се испотила. Што правите со стапалово забиено во вратата, со смеење ја праша куклата. Незгода! Видете убав полжаво, дали ќе успеете да ме ослободите од оваа казна? Дете мое, за тоа ќе треба дрводелец, а јас не сум дрводелец. Замолете ја самовилата во мое име. Самовилата спие и не смеам да ја разбудам. Вие да не сакате да останам закован за вратава цел ден? Забавувајки се, бројки ги мравките што поминуваат по улица. Донесете ми барем нешто да каснам, затоа што сум преморен. Веднаш рече полжавот. И на вистина по три часа Пинокио виде како полжавот се враќа со сребрен послужавник на главата. Во послужавникот имаше леп, печено пиле и четири зрели кајси. Еве го појадокот што и го праќа само вилата, рече полжавот. Кога ја виде Божјата милост, куклата веднаш се успокои, но големо беше незиното разочарување кога зеде да јади и свати дека лебот беше од гипс, пилето од картон, а четирите кајси од алабастер обоени со природна боја. Сакаше да заплаче, да се распрсне од очај, да го фрли подавалникот и со сето тоа внатре, ама наместо тоа се онесвести или од голема болка или од голема изнемоштеност од глад. Кога се поврати, се најде испружен на едно канабе со самовилата покрај него. И овој пат ти простува, му рече самовилата. Но тешко тебе, ако направиш уште една од твоите бели. Пинокио вети и се заколна дека ќе учи и дека ќе се однесува секогаш пристојно и добро. И го одржа зборот цела година, И на вистина, на распусните испити беше пофален како најдобар ученик во училиштето, а неговото поведение беше оценето толку пофално и солидно што среќната самовила му кажа вака. Утре, твојата желба конечно ќе биде исполнета. Значи, утре нема да бидеш повеќе дрвена кукла, ами ќе станеш момче за пример. И кој не ја видел радоста на Пинокио по толку посакуваната вест не би можел никогаш да си ја замисли. Сите негови другари и соученици требаа да бидат поканети следниот ден на појадок во куќата кај самовилата за да го прослават големиот настан. А самовилата подготви 200 филджани бело кафе и 400 сендвичи намачкани со путер. Тоа требаше да биде убав и весел ден, ама за несреќа во животот на куклите има секогаш по едно ама, кое се упропастува. Пинокио, наместо да стане момче, скришно заминува со другарот Фитил за селото на безделниците. И како и обично, Пинокио побара дозвола од самовилата да оди низ градот за да кани, а самовилата му рече – Оди слободно да си ги поканиш другарите за утрешниот појадок, но не заборевај да се вратиш дома уште пред да падне мрак, разбра? Ветувам дека ќе се вратам за еден час, одговори куклата. Внимавај, Пинокио. Децата побрзи се на ветување, а побавни на исполнување. Ама јас не сум како другите. Јас кога ќе кажам нешто исполнувам. Е, тоа ќе видиме. Ако случајно не послушаш, толку полошо за тебе. Зошто? Затоа што децата кои не ги слушаат советите на оние поумните од нив, секогаш ги снаоѓа никаква незгода – Јас го почувствував тоа, рече Пинокио, ама сега не наседнувам повеќе. Ке видиме дали ја кажуваш вистината. Без да додава други зборови, куклата ја поздрави добрата самовила која беше за неа мајка и со песна и игра излезе од вратата на куќата. За помалку од еден час ги покани сите другари. Некој веднаш и од се срце прифатија Некој други пак требаше да ги моли, но кога дознаа дека лепчињата за потопување во млеко беа намачкани со путер и од надворешната страна сите се јавија. И ние ќе дојдеме за да прославиме. Требаше уште да се додаде дека меѓу другарите и соучениците, Пион, Пинокио го имаше својот драг миленик по име Ромео, но сите го викаа Фитил поради неговото исушено суво и слабо тело, кој изгледаше исто како Фител за ноќна светилка. Фител беше најмрзаливото и брливо дете во училиштето. Но сепак Пинокио го сакаше. Всушност, веднаш отиде кај него дома за да го покани на појадокот, ама не го најде. Отиде по втор пат, а Фитил пак не беше таму. Се врати и по трет пат, ама залудно. Каде ли можам да го уловам? Барај ваму, барај таму и конечно го здогледа скриен под столбот на една селска куќа. Што правиш таму? го праша Пинокио, приближувајќи му се. Чекам да дојде полноќ за да тргнам. А каде ќе одиш? Е, далеку, далеку. А јас три пати бев кај тебе дома за да те најдам. А што бараш од мене? А, не знаеш за големиот настан, не знаеш каква среќа ме снајде? Каква? Од утре нема да бидам повеќе дрвена кукла, туку ќе стана момче како тебе и како сите други. Е, па нека ти е на здравје. Значи утре те чекам на појадок кај мене дома. Ама ти велам дека ноќва заминувам. Во колку часот? На полноќ. А каде ќе одиш? Удам да живеам во едно село, тоа е најубавото село на светот, вистински рај. А како се вика? Се вика село на безделниците. Зошто не дојдеш и ти? Јас? Не, не, не. Не доаѓам. Грешиш, Пинокио. Верувај ми дека ако не дојдеш, ке се покаеш. Каде ке најдеш поздраво село за нас децата? Таму нема училишта, таму нема учители, нема книги. Во тоа благословено село не се учи никогаш. Во четврток не се учи, а седмицата е составена од шест четвртоци и една недела. И замисли уште дека распустот почнува на 1 јануари, а завршува на крајот од декември. Е, тоа ти е село што на вистина ми се допаѓа – ете какви треба да бидат сите други нормални села. А како минуваат деновите во селото на безделниците? Безделничајки и забавувајки се од утро до ноќ, На вечер се оди в кревет и следното утро се почнува од почеток. Како ти се чини? Хм, направи Пинокио и благо ја затресе главата како да сакаше да каже и јас со задоволство би, се, би живел таков живот. Епа, доаѓаш со мене? Да или не? Ајде, реши се. А, не, не, не, на вистина не. Веќе и ветив на мојата добра самовила дека ќе станам послушно дете за пример и сакам да си го одржам ветувањето. И не само тоа, туку сега кога гледам дека сонцето е пред заојање, те оставам и бегам. Ајде збогом и среќен ти пат. Ама каде трчаш како избезумен? Па дома, Добрата самовила би сакала да бидам дома пред да се стемни. Почекај уште две минути. Ама многу ќе задоцнам. Ја брез само две минутки. А ако ми вика самовилата, остави ја нека вика, кога ќе се изнавика, ќе се смири, рече брливкото фитил. А што ќе правиш? Заминуваш сам или со друштво? Сам ќе бидеме повеќе од 100 деца. А пеш ќе патувате? Наполно ќе помине од тука колата што ќе не земе и ќе не однесе во среќното село. Што се би дал сега да беше полноќ? Зошто? Епа за да ве видам сите како заминувате. Остани да уште малку па ќе видиш. Не, не, сакам дома да си се вратам. Почекај уште две минути. Доцнам премногу, самовилата сигурно ме мисли. Кутрата самовила, да не се плаши дека ќе те изедат лилјаци, Ама, додаде Пинокио, на вистина си сигурен дека во тоа село нема никакви училишта? Е, ниту сенка од училиште. А ни учители? Ниту еден. И никогаш не мора да се учи. Никогаш, никогаш, никогаш. Ама убаво село, рече Пинокио со лиги в устата. Ама убаво село, никогаш не сум бил на такво место. Ете, сега си го замислувам. А зошто не дојдеш и ти? Бескорисно ме убедуваш, веќе и ветив на самовилата дека ќе станам разумно дете и не сакам да го забо... заборавам да дениот збор. Епа збогум, и поздрави ги гимназиите и оние средните, ако ги сретнеш попат. Збогум Фитил, среќен пат, забавувај се и сети се понекогаш на другарите. Штом го изговори тоа, куклата направи неколку чекори за да тргне, но застана, се сврте и го праша другарот – Ама на вистина си сигурен дека во тоа село сите седмици се составени од шест четвртоци и една недела? Најсигурен. И сигурно знаеш дека и распустот почнува на 1 јануари и завршува на крајот од декември? Сигурно. Е, ама убаво село, повтори Пинокио смачувајќи му се од прекумерното утешната приказна. Потоа со решителност и си во брзани рече – Овој пат на вистина збогум и среќен пат. Збогум? За колку време ќе тргнете? За два часа. Штета, ако тргнувавте за еден час, ќе можев да чекам. А само вилата? Па и така веќе доцнам, а да се вратам дома еден час порано или подоцна, исто е. Кутриот Пинокио, а ако ти вика само вилата, е па што нека вика, кога убаво ќе се изнавика, ќе се смири. Во меѓувреме веќе беше паднала црна ноќ, кога во еден миг видоа како во далечината трепери едно пламенче и слушнаа звук на звонче и на трубачка, ама толку мал и задушен што подсетуваше на шумот комарец. Еве го, свика Фитил и се исправи на нозе. Кој е? тивко праша Пинокио. Колата која доаѓа за да ме земе. Хајде сега, доаѓаш да или не? А точно е и тоа, праша куклата, дека во тоа село децата не мораат никогаш да учат. Никогаш, никогаш, никогаш. Е, ама убаво село. Убаво село. Е, ама стварно е убаво селото. По пет месеци, рај за Пинокио, на негово големо чудо му никнуваат магарешки уши и тој станува магаренце, со опаш и се друго. Колата конечно пристигна и тоа пристигна без да предизвика никаков шум, бидејќи тркалата беа преврзани со крпи и партали. Ја влечеа 12 запреги магариња, сите со иста големина, но со различно крзно. Некои беа сиви, некои бели, други жичарани, како со пипер и сол. Трети пак беа прошарани со големи жолти и светло сини линии. Но заедничко нешто им беше следново – 12 запреги или поточно 24 магаренца, наместо да бидат подковани како и сите други товарни и влечни животни, на нозете носеа човечки чизми од бела кравичка. А возачот на колата? Замислете си човече повеќе широко колку долго, мазно и мрсно како топче од путер, со лиценце како калинка устичка што секогаш се смее и тенок милозвучен глас каков што е гласот на мачорот кога и се умилкува на стопанката на куќата. Сите деца, штом ке го видеа, веднаш се влюбуваа и се надпреваруваа да се качат на колата, за да ги однесе во тој вистински рај познат во географската карта под заводливото име Селото на безделничарите. сушност, колата беше преполна со деца на возраст меѓу 8 и 12 години, натрупани еден врз друг како сардини во саламура. Им беше неудобно, сите беа згмечени, не можеа ни да дишат, но никој од нив не кажа аух, никој од нив не се жалеше. Помислата дека за неколку часови ќе стигнат во селото каде што нема книги, ни училишта, ни учители ги правеше така стрекни и безгрижни што не чувствуваа ниту мачнотија, ниту умор, ниту глад, ниту жет, а ниту сон. Кога застана колата, човечето смејки се му се сврте на фитил и со илјада гримаси и ласкави љубезности го праша. Кажи ми, дете мое мило, сакаш ли ти да дојдеш во облаженото село? Секако дека сакам да дојдам – Ама те предупредувам, мило моје, дека во колава нема место. Како што гледаш, преполна е. Нема гајле, одговори Фитил. Ако нема место внатре, ќе се прилагодам да седам на рачките од колава. Веднаш скокна, се качи и седна со прекрстени нозе на рачките. А ти, среќо моја, рече човечето полно со ласкавост гледајќи во Пинокио. Што мислиш да правиш, доаѓаш со нас или остануваш? Јас се останувам, одговори Пинокио. Сакам да се вратам дома, сакам да учам и сакам да ме пофалат на школа, како и сите деца за пример. Епа, хајде со среќа нека ти е. Пинокио, рече Фитил, послушаме ти мене, тргни си со нас и ќе бидеме сите срекни. А, не, не, не, не, не, не. Дојди си со нас и ќе бидеме срекни, викнаа други четири гласови однатре од колата. Дојди си со нас и ќе бидеме срекни, врескаа заедно уште стотици гласови однатре. Ако дојдам со вас, што ќе каже тогаш мојата добра и мила самовила? Се јави куклата што веќе почнуваше да се разнежнува и да се двоуми. Не си ја полни главата со толку тага. Помисли си дека ќе одиме во селото каде што ќе бидеме собствени господари и ќе можеме да лумпуваме од утро до мрак. Пинокио не одговори туку воздивна. Потоа уште еднаш воздивна и уште еднаш и на крај рече «Направете ми место, сакам и јас да дојдам». Сите места се зафатени, одговори човечето, но за да ти докажам дека си добре дојден, можам да ти го отстапам моето возачко седиште. А вие? Е, јас ке одам пеш. Не, не, на вистина тоа нема да го дозволам. Повеќе би сакал да јавнам некој конче, извика Пинокио. Кажано сторено, се доближи до кончето од десно на предната запрега и се обиде да го јавне. ама животинката неочекувано се сврте со муцката гудри во стомакот и го зафрли со нозете во воздух. Е сега, представете си ја непристојната и неумерена смеја на децата сведоци на таа сцена. Но човечето не се смееше, полно со љубезно се доближи до бесното конче и преправајќи се дека сака да го бакне, со еден гриз му откина половина од десното уво. Во меѓувреме, разлутениот Пинокио стана од земја и со еден скок се качи на грбот од кутрото животно. А скокот беше толку впечатлив, што децата престанаа да се смејат и почнаа да врескаат. Да живее Пинокио! И да плескаат без престан со рацете. Но, одеднаш, Магаренцето ги дигна задните нозе и со силен замав ја исфрли кутрата кукла сред улица врз купиштето чакал. И пак потоа врескава смеа, но човечето наместо да се смее го обзеде таква љубов за немирното магаренце што со еден бакнеш ладнокрвно му ја откина и другата половина од дугото. И потоа и кажа на куклата: Ајде качувај се и не плаши се. Магаренцево има некакви бубалки во глава, ама јас му шипнав два збора на уво и се надевам дека го скротив и вразумив. Пинокио се качи и колата полека почна да се придвижува. Но додека магаренцата галопира и колата иташе по калдрмата од главниот пат на куклата и се причини дека слуша некаков притаен и едва јасен глас како му вели. Шутра, кеден. Сакаше да биде по твоја, ама ке се каеш. Застрашениот Пинокио погледна наоколу за да види од каде доаѓаат тие зборови, ама не виде никој. Магаренцата галопира, колата иташе во неа, децата спиеа, фител ркаше како заклан, на човечето на седиштето подпевнуваше меѓу заби. Сите спијат, мамо мори, а јас око не затварам. Откако изминаа половина километар, Пинокио па го слушна истото нежно гласче како му вели – Запомни глупче еден, децата кои престануваат да учат и им вртат грб на книгите, на училиштата и на учителите, за да им се посветат целосно на безделничењето и на забавите, не завршуваат никако поинако, освен несрекно. Јас ти зборувам од лично искуство. И можам да те уверам, ќе дојде ден кога и ти ќе плачеш како што плачам јас, но тогаш ќе биде доцна. Кога ги слушна, Тивко шепнатите зборови Пинокио, кој инаку беше исплашен како никогаш порано, скокна од магарето и отиде да го фати за мутка. И замислете си како остана кога свати дека магаренцото плаче, а плачеше како дете. Е, господин човече, му свика Пинокио на собственикот на колата. Знаете ли што се случи? Магаренце во плаче. Остави го нека плаче, ке се смее кога ке се ожени. А да не сте го научили и да зборува, Не, тоа само си научило да промрмори по некој збор поради тоа што три години се дружело со неиздресирани кучиња. Кутрото животно. Ама, ајде, рече човечето, да не губиме многу време гледајки магаре како плаче, јавни и одиме. Ноќта е студена, а патот долг. Пинокио го послуша без да каже збор. Колата си продолжи по патот. Утрото в Мугри срекно пристигна во селото на безделниците. А селото пак не личеше на ниту едно кое било друго село на светот. Беше населено само со деца. Најстарите имаа 14 години, а најмалите едва и 8. По улиците радост, джагор, врева, просто коса да ти се дигне. Насекаде толпи палавковци. Кој играше со джамли, кој плочка, кој играше топка, кој возеше велосипед, кој каче на дрвено конче. Едни играа мижи татара, други се бркаа, трети облечени како кловнови јадеа запалени партали, Некој играше, некој пееше, друг правеше скок во воздух, трет се забавуваше одејки со рацете по земја, а со нозете во вис. Едни правеа круг, друг некој чекореше наоколу, облечен како генерал со шлем од лист и со ескадрон од пергамент. Некој се смеја, некој вреска, вика, некој плеска со рацете, други свиреа дака, како кокошка кога ќе снесе јајце. Се нас едно такво безредие, едно такво врескање, една таква побеснета и нескротлива пискотница, уште да си ги затнеш со памук, ушите да си ги затнеш со памук за да не оглувиш. На сите ширинки имаше куклени представи каде што се собираа децата од утро до навечер – и по ѕидовите на куќите беа испишани со јаглен неверојатни нешта како на пример да живеат безделниците наместо безделниците, не сакаме повеќе училишта наместо не сакаме повеќе училишта, а долу аритметиката наместо аритметиката и други слични бисери. Пинокио, Фитил и сите други деца кои патуваа со човечето само што стапнаа во градчето, веднаш се вклопија во таа ѓурултија и како што можете да предпоставите за неколку мигови се спријателија со сите, кој беше посреќен и повесел од нив. Со бескрајните разоноди и разните забави, часовите, деновите, седмиците поминуваа како за миг. Е, ама убав живот, викаше Пинокио, секогаш кога случајно ќе се судреше со фитил. Е, па гледаш дека имав право, му врати овој. И уште не сакаше да дојдеш, па дури и тргна да се вратиш дома кај твојата самовила и да губиш време во учење. Ако си сега ослободен од напасти книги и училишта, тоа ми го должиш мене на моите совети, на моето настојување, зарем не се согласуваш? Само правите пријатели прават вакви услуги. Во право си фитил, тоа што сум сега срекно дете е твоја заслуга. А учителот знае што ми викаше кога ми зборуваше за тебе. Постојано ми велеше, Не дружи се со никакав, никаквец он фитилот и тој е лош другар и ништо друго не може да те посоветува освен лошо. Кутриот учител, одговори другиот нишајки со главата. За жал знам и јас дека не ме сакаше многу и дека често ме клеветеше, но јас сум великодушен и му простувам. Голем си ти, рече Пинокио, љубовно, прегрнувајќи го другарот и бакнувајќи го меѓу очи. Веќе поминаа пет месеци како траеше рајот на целодневното безделничење и забавување. Книга ниту да се види, ни училиште да се погледне, се додека Пинокио едно утро не се разбуди и не го виде лошото изненадување кое вистинско го растажи. На Пинокио му растат магарешки уши, па тој станува вистинско магар и почнува да рика. Какво изненадување беше тоа? Ке ви кажам сега, мои мили и мали читатели. Изненадувањето се состоеше во тоа што кога Пинокио стана, нели нормално му дојде да си ја почеша главата и така чешајки се забележа дека... Погодувате малку што забележа. Забележа со голема вчудовиденост дека ушите му пораснале уште за педа. Знаете дека дрвената кукла уште од самото раѓање имаше малечки уши, толку малечки што на прв поглед не се ни забележуваа. Е, сега, замислете си колку беше збунет кога виде дека неговите уши през ногите толку многу се издолжиле што личеа на две трски подадени од вода. Веднаш отрчаа да бара огледало за да се види, но бидејќи не најде да огледало го наполни легенот со вода за мијење раце и огледувајќи се во него, го виде она што никогаш не би посакал да го види си го виде лицето разубавено со прекрасен пар магарешки уши. Вам ви оставам да си ја замислите болката, срамот, очајот што ги почувствува кутриот Пинокио. Почна да плаче, да писка, да си ја удира главата во зид. И колку повеќе очајуваше, толку повеќе му растеа ушите, растеа и стануваа влакнести на врвот. Кога ги слушна продорните пискотници, влезе убавиот мармут во собата – кој живееше на долниот кат. И кога ја виде куклата така потресена и вознемирена, грижливо ја запраша. Што се случува, мил мој подстанар? Болен сум мармуту, мил, многу болен. И тоа болен од боле што вистински ме застрашува. Се разбираш ли ти од мерење температура? Малку. Можеш да видиш дали имам? Мармут ја испружи напред десната шепа и откако го допре му кажа со шепотење. Пријателче драго, жал ми е што ќе морам да ти соопштам една лоша вест. Што значи? Ти имаш многу силна треска. А каква треска е тоа? Магарешка треска. Не ја знам ја таа треска, одговори куклата, за жал се и беше јасно. Сега ќе ти објаснам, додаде Мармут, треба да знаеш дека за два или три часа нема да бидеш повеќе ниту кукла, ниту дете. А што ќе бидам? За два часа ќе станеш право и вистинско магаренце, како оние што влечат воколки и носат зелки и салата на пазар. Ао, кутриот јас. Кутриот јас почна да вика Пинокио, факајќи ги двете уши со рацете и силно почна да ги влече и текне како да беа и други уши. Мил мој, се јави Мармут за да го утеши. Што можеш да направиш? Тоа е судбина. Веќе е впишано во мудрите списи дека сите мразеливи деца на кои им е смачено од книги, училишта и учители, и кои ги минуваа деновите во бездалничење, во игри и забава, порано или подоцна ќе станат мали магариња. Ама на вистина е така? Праша и кајки куклата. Токму така. И сега плачењето е безкорисно. Требаше порано да мислиш. Ама јас не сум виновен, верувам и мармутче. Виновен си за се, ама и фитил и ти. А кој е тој фитил? Еден мој соученик. Јас сакав да си одам дома, сакав да бидам послушен, сакав да продолжам да учам и да бидам пофалуна, ама фитил ми кажа Зошто сакаш да се измачуваш со учење? Зошто сакаш да одиш на училиште? Подобро дојди со мене во селото на безделничарите. Таму нема да учиме повеќе, таму ќе се забавуваме од утро до ноќ и постојано ќе бидеме весели. А ти пак зошто го послуша советот на лажниот другар, на тој лош другар? Зошто? Затоа што мармут, мој мил, јас сум кукла без ум и без срце. Е, да имав барем една ронка срце, не ке оставев добрата самовила која ме сакаше како мајка и која толку добри дела стори за мене. И сега не ке бев повеќе кукла марионетка, туку ке бев момче како и сите други. О, Само ако го сретнам фитил тешко него, ќе му покажам јас нему убаво. И тргна на ке вратата за да излезе. Но кога стигна пред вратата, се досети дека има магарешки уши и знаете ли што измисли бидејќи се срамеше да ги покаже јавно? Зеде една голема памучна капа и ставајќи ја наглава ја навлече до подносот. И после излезе – Почна на секаде да го бара Фитил. Го бараше по улиците, по площадите, по куклените театри. Го бараше на сите можни места, ама не го најде. Ги прашуваше и оние што минуваа по улица, ама никој го немаше видено. Тогаш отиде да го бара дома. Кога стигна пред врата, затропа. Кој е? праша Фитил однатре. Јас сум, одговори куклата. Почекај малку па ќе ти отворам. Дури по половина час се отвори вратата и замислете си колку беше збунет Пинокио кога влезе во собата и го виде својот другар Фитил со голема памучна капа на глава која му паѓаше се до носот. Кога ја виде капата Пинокио, се успокои и си помисли во себе. Да не е болен и мојот другар од истата болест, да не има и тој магарешка треска. И правејќи се дека не забележува ништо, со смејење го праша. Како си, мил мој фитил? Одлично, како глушец во форма на мариовско сирење. Ама сериозен си? А зошто би те лажел? Извини, пријателче, ама зошто тогаш ја носиш глава таа памучна капа која ти ги покрива очите? Е, па така ми препиша докторот за тоа што си го повредив коленото. А зошто и ти ја носиш памучнава капа натегната до нос? И па така ми препиша докторот за тоа што си го одрав стапалото. Ау, кутриот Пинокио. А, кутриот фитил. По овие зборови следеше долга тишина и двајцата другари не правеа ништо друго освен што се гледаа со подбив. Конечно куклата со нежен и како од флейта глас му кажа на другарот. Откри ми една тајна, мил мој фитил. Дали некогаш си страдал од некаква болест на ушите? Никогаш, а ти? Никогаш. Од утрово па цел ден ме боли и ми се грчи едното уво. И јас ја чувствувам истата болка. И ти, а? А кое уво те боли? И двете. А тебе? И двете. Да не е истата болест? Па се плашам дека е. Ке ми направиш ли една услуга, Фитил? Со задоволство, со сето мое срце. Ке ми ги покажеш ли ушите? Зошто да не? Но првин сакам да ги видам твоите, мил мој Пинокио. Не, прв треба да бидеш ти. Не, миличок, прво ти, па после јас. Е па добро тогаш, кажа Марионитката, Да направиме пријателски договор. Да го чујам договорот. Во исто време и двајцата да ги кренеме капите. Прифаќаш? Прифаќам. Значи да бидеме внимателни. И Пинокио почна да брои наглас. Еден, два, три. И на три двете деца си ги кренаа капите од глава и ги фрлија во воздух. И тогаш се случи таква сцена и да не беше вистинска ке изгледаше како насон. Кога Пинокио и Фитил се видоа и двајцата погодени од истата несреќа, наместо да бидат посрамотени и ожалостени, тие почнаа да си мрдаат со несразмерно пораснатите уши и по илјадниците други глупости што ги направија, прсна во неизмерна смеја. И толку многу се смеја и се смеја и се смеја што мораа да се придржуваат заедно. И након на најубавиот миг од смењето, Фитил за миг се смири и нишајки се смени боја и му се обрати на другарот. Помагај, помогни ми Пинокио. Што ти се случи? Ај, не можам да стојам исправен на нозе. Не можам ни јас, викна Пинокио, плачејки и тетеравејки се. И додека така зборуваа, се струполија на земја, се свитка и двајцата ползејки се вратеа, се брка, се вртеа по собата, движејки се со рацете и стапалата. И додека се бркаа, нивните раце стануваа шепи, нивните лица се издолжија и станаа муцки, а нивните грбови се покрија со светло сиво крзно и шарано со црно. Но најлошиот миг за двајцата знаете ли кој беше? Најлошиот и понижувачки момент беше кога почувствуваа како одзади им расте опашка. Победени од срам и болка, се дадоа да плачат и да тажат за својата судбина. Но и тоа барем да не го сториа, затоа што наместо плачи лелеци, тие испуштаа магарешки рикања и тоа музикално рика и двајцата во хор правеа иа, иа, иа. Тогаш некој затропа на врата и рече Отворете, јас сум човечето, возачот на колата која ве донесе во селово. Веднаш отворете или тешко вас. Пинокио станува вистинско магаренце, го носат на пазар да го продадат, па го купува директорот на некоја компанија на кловнови за да го научи да танцува и да прескокнува низ обрач. Арнама една вечер ја повредува ногата и потоа го купува некој друг за да си направи таламбас од неговата кожа. Кога виде дека вратата не се отвара, човечето ја очапи со силен удар со ногата, а кога влезе во собата со својата обична насмевка на лицето им рече на Пинокио и на Фитил. Браво, деца! Рикавте толку добро што јас веднаш ве препознав по гласот и затоа дојдов. По овие зборови двете магаренца останаа многу потиштени, со наведнати глави, со наклапушени уши и со свиткани опашки. Во почетокот човечето ги мазнеше, ги галеше и ги скокоткаше, потоа ја извади чешалката па почна вешто да ги тимари. А откако по тимарењето на ласна како две огледала. Им стави, огламници ги однесе на пазар со надеж дека ќе ги продаде и лесно ќе заработи многу пари. И на вистина, не требаше да чека многу за да дојдат купувачи. Фитил го купи еден селанец кому предходниот ден му псовисало магарето, а Пинокио го купи директорот на една компанија на кловнови и акробати, за да го истренира да скока и да танцува заедно со другите животни од дружината. И сега, мали мои читатели, сватите ли со што се занимава човечето? Тоа мало грдо чудовиште со сладко лице како мети млеко, Од време на време со колата оди по светот и советување и умилкување ги мами сите деца гаменчиња кои не се по книги и по училиште и откако ќе ги натовари на својата кола, ги носи во земјата на играчките, за да си го поминат времето во игра, джагор и забава. А кога потоа, од големото безделничење и непристојното играње без никакво учење, кутрите измамени деца ќе се претворат во вистински магаренца – тогаш весел и задоволен си ги присвојува и ги носи на пазар или на панаѓур за да ги продаде. И така, за малку години собра купишта пари и стана милионер. Не знам што го снајде Фитил, само знам дека Пинокио уште во првите денови тргна во пресред мачен и тежок живот. Кога го одведоа во шталата, неговиот господар му ги наполни јаслите со слама, но од како пробајден залак ја плукна. Тогаш господарот, мерморејќи јаслите, му ги наполни со сено, но и сеното не му се допадна. А, и сеново не ти се допаѓа, а? Налутен, викна господарот. Само почекај, магаренце моје, ако имаш мушички во главата, ќе смислам како да ти ги избркам. И за опомена го швркна со камшикот по нозете. Пинокио почна да плаче и да рика од голема болка и рикајки изговори. Ја, ја, ја, не можам да ја сварам сламава. Тогаш јади сено, му одврати господарот, кој сосем добро го разбираше магарешкиот јазик. иа, и од сено ме боли желудникот. Значи ти сакаш едно магаре како што си ти да го хранам со пача од бело кокошкино месо? Додаде господарот уште поналутено и пак го швркна со камшикот. По вториот удар Пинокио се смири од предпазливост и веќе не рече ништо. Арнама ја затворија шталата и Пинокио остана сам, а бидејќи долги часови ништо не имаше ставено в уста, почна да се прозева од голем глад. И прозевајки се, ја зинуваше устата што изгледаше како печка. Најпосле, кога не најде ништо друго во јаслите, се помири со судбината да проджвака малку сено, а откако добро го ижвака, ги затвори очите и го голтнаа. Сеново не било лошо, тогаш си рече во себе, ама колку подобро ќе беше да продолжев со учењето. Место сено сега ќе в крајшник од топол леп и убаво парче салама. Трпение. Рано изутрината, кога се разбуди, веднаш отиде кај јаслите да побара уште малку од сеното, но не најде ништо, зашто нокта го беше изел. Тогаш касна малку сечка на слама, но додека джвакаше мораше да забележи дека вкусот на сечканата слама воопшто не е сличен ниту на ризото, а тоа е јадење од ориз, на милански начин, ниту на макарони на неаполски начин. Трпение, повтори продолжувајќи да джвака. Мојава несреќа барем нека им послужи како поука на сите непослушни деца кои немаат волја да учат. Трпение, трпение. Трпение, ветар и магла, викна господарот в часот влегувајќи во шталата. Моје убаво магаренце, сети ки не мислиш дека те купив само за да те хранам и појан. Те купив за да работиш, за да заработувам многу пари со тебе. Значи, ајде, дојди со мене в циркус, таму ќе те научам како се рипани низ обрачи, како се кршат хартиени бочви со глава и да играш валцер и полка, стоики на задните нозе. Кутриот Пинокио, соарно или со лошо, никако мораше да ги научи сите тие убави работи. Но за да ги научи му беа потребни три месеци обука и исто толку време кам шикување – така што дури и космата почна да му паѓа од камшикот. Најпосле дојде денот кога неговиот господар можеше да ја најави на вистина необичната представа. На шарените плакати што беа закачени по кјошињата на улиците пишуваше. Вечерта, како што можете и да си замислите еден час пред почнувањето на представата, гледалиштето беше полно, немаше игла каде да се фрли. Веќе не можеше да се најде нито едно подобро место, нито една ложа, дури и со злато да ги платиш. Скалите на циркусот врие од момчиња и девојчиња на сите возрасти кои со нетрпение сакаа да видат како танцува славното магаренце Пинокио. Кога заврши вториот дел од представата, водачот на дужината облечен во црно палто, бели куси панталони и кожени чизми, високи до коленици излезе пред бројната публика – Длабоко се поклони и со голема свеченост го држа следниов неумесен и бесмислен говор. Почитувана публико, дами и господа, со оглед на тоа што јас и мојата ништожност поминуваме низ оваа прочуена метропола, сакав да ви причинам таква чест и задоволство да ви го представам на вас умен и прочуен аудиториуме познатото магаренце која има таа чест да танцува пред неговото височество царот на сите главни дворци во Европа и во знак на благодарност, помогнете ни со вашето ценото присуство и соживејте се. Говорот беше дочекан со многу смеење и ракоплескање, но ракоплескањата се зголемија и се претворија во ураган кога сред циркусот се појави магаренцето Пинокио. Беше свечено облечен, носеше узда од сјајна кожа со токи и украси од месинг, две бели камели на ушите, Гривата му беше поделена на многу кадрици врзани со панделки од црвена свила, имаше голем појас од злато и сребро преку половината, а опашката му беше целата испреплетена со панделки од пурпурно и сино кадифе. Човек само да се влюби во него. Водачот на дружината, представувајќи го на публиката, ги додаде уште и овие нелогични зборови. Мои почитувани гледачи, нема да стојам тука и да ве лажам низ какви тешкоти поминав за да го сватам и покорам овој цицач додека слободно си пасеше од планина на планина по рамнините од жешките краишта. И ве молам да забележите колкава дивина избива од неговите очи, па затоа што беа попусти сите средства за да се припитоми да живе како и секој друго четвороножно животно, морав повеќе пати да го потребам тој пријатен ѓавол камшикот но наместо да ме засака поради мојата љубезност, јас некако се разлошив по душа. Но следејќи го системот на Галес, во неговиот череп најдов мала коскена раканица која од медицинскиот факултет во Париз беше прогласена за корен причинител за растот на коса и пирскиот танц. Токму поради тоа сакав да го обучам да танцува и да скока низ обрачите обложени со лист. Видете го, па потоа пресудете – но пред да ве поздравам, ветете ми. О, Господа, дека ќе ве поканам на дневната пристава од утре вечерно под предпоставка дека ако врнежливото време продолжи, тогаш представата ќе биде одложена, наместо утре вечер, за утре предпладне, во 11 часот предпладне од попладне. Потоа водачот покаже уште еден знак на длабока почет, вртејќи се на кај Пинокио, му рече – Храбро Пинокио, ајде да почнете со вашите вежби. Поздравете ја ценитата публика, господата, дамите и децата. Послушниот Пинокио веднаш ги свитка напред колената се до земја и клечеше се додека водачот прескајки со камшикот не му рече. корење! И тогаш, магаренцето се исправи на четирите нозе и почна да кружи без прекин околу циркусот. По некое време, ете го водачот како вика. Брзо одење! И Пинокио ја послуша наредбата и го забрза одењето. Галопирање. И Пинокио зеде да галопира. Трчање. И Пинокио се даде да трча со невидена брзина. Но додека трчаше како берберски кон, водачот ја крена раката во воздух и испука еден истрел од пиштол. По истрелот магаренцето се спружи во циркусот, преправајќи се повредено како вистински да беше пред умирање. Кога дојде време да се исправи, сред бурата ракоплескање и викотници кои се качуваа до звездите, му дојде сосем природно да ја крене главата и да погледне нагоре. И така, гледајќи во ложата, виде една убава господја која на вратот носеше голем златен гердан на кој висеше медаљон. На медаљонот пак беше изгравиран портрет на марионетка. Портретот е мој, Онаа господја е самовилата си помисли во себе Пинокио, веднаш препознавајќи ја, и среќен од големата радост што ја виде се обиде да викне. О, самовило моја, самовило моја! Но наместо овие зборови од грлото му излезе така силно и долго рикање што сите гледачи почнаа да се смеат, а особено децата што беа во театарот. Тогаш водачот, за да го научи и даде да до дека не е убава навика да се рика пред публиката, го шибна со рачката од камшикот по носот. Кутрото магаренце се из, со исплазен јазик зеде да си го лиже носот добри пет минути, мислејќи дека така ќе се намали болката што ја почувствува. Но огромно беше, вистина роз, разочарувањето кога се сврте повторпат и виде дека е ложата празна и дека ја нема само вилата. Почувствува дека умира, очите му се наполнија со солзи и почна силно да плаче. Меѓутоа, никој не забележа, најмалку водачот, кој дури и викна пак, плескајки со камшикот. Браво, Пинокио! Сега покажете им на овие господа со каква милост ги прескокнувате обрачите. Пинокио се обиде два-три пати, но секогаш кога ќе стигнеше до кругот, на место да го прескокне, тој удобно си поминуваше од оздола. На крај направи еден скок и го прескокна, но за несреќа задните нозе му се заглавија во обрачот поради што целиот заплеткан падна на земи од другата страна. Кога се исправи, малку накривуваше и едве можеше да се врати во конјушницата. Излези Пинокио, сакаме да го видиме магаренцето, излези магаренце, викаа децата од публиката, растажени и потресени поради тажниот случај. Но таа вечер магаренцето не се појави повеќе. Следното утро, ветеринарот или лекарот за животни, откако го прегледа, кажа дека ќе остане куц цел живот. Тогаш водачот му рече на својот шталски момок во конјушницата. Што мислиш дека би правил јас со куцо магаре? Ке го хранам за бадијала? Однеси го на пазар и продај го. И кога стигнаа на пазар, веднаш најдоа купувач кој го праша шталскиот момок. Колку бараш за куцово магаре? 500 денари, го земам и ми да мислиш дека го купувам затоа што ми треба, го купувам само заради крзното. Гледам дека има многу јако крзно, а од неговата кожа сакам да направам барабан за музичка дружина од моето село. Вам ви оставам деца да си замислите колку се израдува Пинокио кога чу дека ќе стане барабан. А купувачот, откако плати 500 денари, го одведе магаренцето на еден гребен на морскиот брег – Му врза на вратот камен, па му го врза копитото со јаже што го држеше в рака, силно го турна и го фрли во вода. Пинокио со каменот наврат веднаш потора, а купувачот држејќи го врака цврстото јаже, седна на гребенот надевајки се дека магаренцето ќе има доволно време да умре удавено за потоа да му ја одере кожата. Пинокио е фрлен во морето каде што го јадат риби и така повторно станува марионетка – но додека плива за да се спаси, ужасната ајкула го проголтува. По 50 минути од колку што магаренцето беше под вода, купувачот си рече. Сега веќе кутрото куцо магаренце е сигурно удавено. Ке го извадам и со неговата кожа ќе направам убав барабан. Изеде да го влече јажето со кое го имаше врзано со едната нога и влечи, влечи, влечи, влечи кога на површината на водата што да види. Погодете. На место мртво магаренце на површината од водата виде жива марионетка која преташе како јагула. Кога ја виде дрвената марионетка, кутриот човек помисли дека сонува и остана како стаписан, со зината уста и го корени очи. Кога дојде малку при себе, од преголемата невиденост ни солзи и пелтечење рече. А магаренцето што го фрли во вода каде е? Магаренцето сум токму јас, ни смеа одговори марионетката. Ти? Јас. А, мангу беден, со мене ли најде да си поигруваш? Со вас да си поигрувам во никој случај, драг Стопане, јас сериозно ви говорам. Ама како тоа ти кога пред малку беше магаренце, а сега кога излезе од вода стана дрвена марионетка? Најверојатно последица од морската вода. Морето знае така да се пошегува. Внимавај, марионетко, внимавај. Немој ни да си помисла да се подбиваш зад мојот грб. Тешко тебе ако изгубам трпение. Добро тогаш топане. Сакате да ја дознаете целата приказна? Одврзете ми ја ногава и ќе ви ја раскажам. Ама добродушниот белјаджија, купувачот, љубопитен да ја слушне вистинската приказна, веднаш го одврза јазелот од јажето што го стегаше и тогаш Пинокио, кој се почувствува слободен како птица во воздух, почна вака да му раскажува. Значи, како што ме гледате сега, јас и бев дрвена марионетка, но многу бев близко до станување момче, како и многу други на светов. Меѓутоа, поради тоа што малку сакав да учам, ги послушав моите другари, побегнав од дома и еден убав ден се разбудив претворен во магаре и уште со уши, дури и со опашка. Каков срам беше тоа за мене. Таков срам мил стопани што Свети Јован не би го на... Не би ви го нанел ни вам. Ме однесоа на пазарот за магарење и таму ме купи водачот на една коњаничка дружина, на кого му се заврте во главата од мене да направи голем танчар и скокач на обрачи. Арно ама една вечер за време на представата лошо паднав и останав куц на двете нозе. И нормално водачот не знаеки што да прави со куцо магаре ме прати на продажба и вие ме купивте. За жал, дури и те платив 500 денари, а сега кој ќе ми ги врати парите? И па зошто ме купивте? Ме купивте за да направите барабан од мојата кожа. барабан. За жал, а сега каде ќе најдам друга кожа? Не очајувајте, Стопану. Во светов има многу магаренца. И кажи му на непослушниот Брливко, твојата приказна тука завршува? Не, одговори марионетката. Уште два-три збора и крај. Откако ме купивте, ме донесовте тука за да ме убиете. Но потоа подклекнавте на човечката милост и решивте да ми заврзете камен на вратот и да ме фрлите во дното на морето. Вашата обзирност ве прави многу голем и јас ќе ви бидам вечно благодарен. Всушност, драг Стопан, овој пат ги расчистивме сметките без самовилата. А која е таа самовила? мојата мамичка која е како сите добри мајки која бескрајно ги сакаат своите деца и не ги испуштаат од вид, со љубов им помагаат кога се во неволја, дури и кога децата заслужуваат да бидат казнети и оставени сами на себе поради нивните непромислености и лошото однесување. Значи ви кажував дека добрата овила кога виде дека сум во опасност и дека може да се удавам, веднаш испрати на кај мене големо јато, риби, кои мислејќи дека сум навистина умрено магаренце, веднаш почнаа да ме јадат. Ама, леле какви залаци правеа. Никогаш не сум ни помислил дека рибите може да бидат полчни дури од децата. Некои ми ги зедоа ушите, други муцката, трети вратот и гривата, четврти кожата од нозете, пети крзното на грбот, а меѓу другите се најде едно така љубезно рибиште што така се удостои па ја изеде и опашката. Од денес па натаму, рече застрашениот купувач, се колнам дека нема ни да помирисам рибро месо. Би ми било навистина тешко да разсечам барбун или пржен ослич и внатре да најдам магарешка опашка. И јас се согласувам со вас, смејки се, одговори марионетката. Впрочем, треба уште да знаете дека кога рибите ми ја изедоа магарешката кожа која ме покриваше од глава до петици, нормално стигнаа до скелетот или поточно до дрвото – зашто како што гледате јас сум направен од цврсто дрво. Но кога ги направија првите гризови, лакомите риби сватија дека дрвото не е храна за нивните заби и така сгадени од несварливата храна се распливаа кој ваму кој таму без да се свртат ни фала да ми кажат. И еве ви раскажав како вие влечејќи го јажето наместо мртво магаре извадивте жива марионетка. Јас си се смеам на твојата приказна, свика разбеснетиот купувач – Знам дека потрошив 500 денари за да те купам и си ги сакам парите. Знаеш ли што ќе направам? Повторно ќе те однесам на пазарот и ќе те продадам многу скапо како суво дрво за палење оган во огништата. Слободно продадете ме, се радувам, рече Пинокио. Но само што го кажа тоа, направи силен скок и плесна сред водата. И така, весело пливајки и одалечувајки се од плажата, му викаше на кутриот продавач – Збогум стопане, ако ви треба кожа за да правите бараван, сетете се на мене. И се смееше и продолжуваше да плива. И пак по некое време се вртеше назад и посилно викаше. Збогум стопане, ако ви треба суво дрво за да го запалите огништето, сете се, сетете се на мене. Но за миг, тој толку се оддалечи што не можеше ни да се види повеќе или поточно на морската површина се гледаше црна точкичка што од време на време ќе ги кренеше нозете надвор од водата, ќе се превртеше и ќе скокнеше како некој добро расположен делфин. И додека Пинокио пливаше, за среќа, здогледа сред морето гребен што личеше на бел мермер, а на врвот од гребен од козичка што милно блееше и му даваше знак да се приближи. Но најчудно од се беше тоа што волната на козичката наместо бела или црна или и шарана со две бои, како онаа на другите кози, беше светло сина, но толку блескаво сина боја што личеше на косата на убавото девојче. Сега пак вам ке ви оставам да си замислите колку срценцето на Пинокио силно почна да чука. Зголемувајќи ја силата и напрегајќи се повеќе, зеде да плива кон белиот гребен – но кога стигна на половина пат од водата, се појави и му тргна во пресред ужасната глава на морското чудовиште, со зината како вител и со три реда остри забишта, кои да ги видиш и на цртани ќе те исплашат. А знаете ли кое беше тоа морско чудовиште? Морското чудовиште беше ни помалку ни повеќе джиновската ајкула, неколку пати споменувана во приказнава која викаа црната рапина на рибите и на рибарите – поради незината незаситена лакомост и поради касапниците што ги правеше. Замислете си како беше исплашен Пинокио кога го виде чудовиштето. Се обиде да го одбегне, да смени насока, да побегне, но огромното зинато устиште постојано го следеше со брзина на гром. Побрзај Пинокио, те молам, викаше блејки козичката. И на вистина. Пинокио очајно пливаше со рацете, со градите, со нозете и со стапалата. Брза е Пинокио, оти чудовиштето се доближува. И Пинокио, напињајќи си ги силите, без див се засилуваше во пливањето. Пази, Пинокио, чудовиштето те стигнува. Еве го, еве го, побрзајте, молам или готов си. И Пинокио зеде да плива побрзо од кога било порано и иташе, иташе, иташе како куршум – и туку што дојде близу до гребенот козичката сета надвисната над морето, зеде да ги подава напред шипичките за да му помогне да излезе од водата. Но, веќе беше доцна. Чудовиштето го беше достасало и воздивнувајќи ја испи кутрата марионетка како што би испил јајце од кокошка. И со толкова сила и алчност го голтна, што Пинокио слегувајќи надолу низ телото на Икулата се удри и остана зашеметен добри 15 минути. Кога си дојде на себе од вджашеността, не можеше да свати ни тој самиот во кој свет се наоѓа. Околу него владееше темница, ама така црна и длабока темница што му се чинеше дека влеговал масленик полн со мастило. Се напна да слуша, но не чу ништо. Единствено чувствуваше од време на време силен замав од ветер како да му удира по лицето. Првин не знаеше од каде доаѓа тој ветар но потоа свати дека излегуваше од белите дробови на чудовиштето. Оти важно е да се напомене дека и кулата страдаше од астма и кога дишеше како да дуваше северец. Пинокио во почетокот се обиде да смогне сили и храброст, но кога свати дека е затворен во телото на морското чудовиште, почна да плаче и да вриска и ни солзи викаше. Помош, помош, ах, кутриот јас, зарем нема никој што ќе дојде да ме спаси? Кој сакаш да те спаси и не срек никој еден? Се јави од темнината гласче расепкано како раштима на гитара. Кој зборува така? Прашам Пинокио смрзнат од страф. Јас сум кутрата туна, заедно со тебе и мене ме готна и кулата, а ти каква риба си? Јас немам никаква врска со рибите, јас сум дрвена марионетка. Епа ако не си риба, тогаш те голтнало чудовиштето. Јас не сакав да ме голтне, но тоа ме голтна и сега што ќе правиме во мраков – ќе се помириме со судбината и ќе чекаме екулата да не свари и двајцата. Ама јас не сакам да ме свари, свика Пинокио повторно со плачење. Ниту јас сакам да бидам сварена, но јас сум мощна мудра и се тешам со помислата дека кога ќе се родиш, туна, поедин... подостоинствено е да умреш во вода отколку во масло. Глупости, викна Пинокио. Тоа е моето мислење, одговори туната, а мислењата како што велат туните политичари треба да се почитуваат. Ама ајде, слушај, ја сакам да си одам од тука, сакам да побегнам. Бегај ако можеш. Многу е голема и кулава која не проголта. Нели, голема е? праша марионетката. Замисли си дека телото е поголемо од еден километар, без да ја сметаме опашката. И додека така се изборуваа, на Пинокио му се причини дека во далечината догледа некаква светлина. Што ли е тоа далечно светленце, праша Пинокио. Сигурно што некој е наше пријателче во неволја кој како и ние чека да биде сварено. Сакам да одам и да го видам. Може да е некоја стара риба што ќе ми помогне да го најдам начинот за да побегнам. Од срце ти пожелувам се најубаво, мила марионетко. Збогум Туно, збогум марионетко и со среќа, Може ќе се видиме пак? Кој знае, подобро на тоа да не мислиме многу. Во телото на игулата Пинокио го наоѓа кого наоѓа. Прочитајте го ова поглавје и ќе дознаете. Слушнете го ова поглавје и ќе дознаете. Пинокио само што се збогуваше со другарката Туна, несигурно се придвижи сред мракот и зеде слепо да чекори низ телото на икулата. Чекор по чекор приближувајќи се до слабата светлина што ја виде како свети во далечината и додека чекореже почувствува како стапалата му шлапкаат во локва мрсна и лизгава вода, која испушташе продорен и остар мирис на пржена риба и му се причини дека се наоѓа сред литургија. И колку што повеќе одеше напред, толку повеќе светлината стануваше поблескава и појасна се додека не пристигна, кога стигна, што да види? Ке ве оставам до 1001 да предпоставувате. Најде мала наместена маса со запалена свеќа, Ставена во зелено кристално шише, а на масата седнато старче бело како да беше од снег или од шлак, кое си мласкаше живи рибчиња, ама толку живи што додека ги јадеше му бега од устата. Кога тоа го виде Пинокио, го обзеде така голема и неочекувана радост што за малку ќе се несвестеше. Сакаше да се смее, да плаче, сакаше да каже ден куп работи, но само нејасно пелтечеше и нејасно мрмореше безсмислени и неврзани зборови. Конечно успеа да испушти крик на радост и со расширени раце се фрли на вратот од старчето и почна да вика. А, тактичко мој, конечно ве најдов, од сега па натаму никогаш повеќе нема да ве оставам, никогаш, никогаш повеќе, ама никогаш. Да не ме лажат очиве, пушти глас старчето, триеки си ги очите. Ама на вистина си мојот мил Пинокио. Секако дека сум јас. А вие веќе ми простивте, така? Ах, татичко мој, колку сте добар, а јас пак, е, кога би знаеле колку несреки ме снајдоа и колку работи ми тргнаа накриво. Се сеќавате ли, Кутар, татичко, дека кога си го продадовте палтото и ми купивте буквар за да одам на училиште, Јас побегнав за да ги гледам марионетките и кукларот. Сакаше да ме остави во оган за да си го испече овенот – а истиот тој потоа ми даде пет златници за да ви ги однесам вам. Арнама јас ги сретнав лисицата и мачорот кој ме одведоа во гостилницата Црвениот рак, каде што се изнајадоа како волци и така сам си тргнав ноќом и ги сретнав пак убиците кои трчаа зад мене. Јас бегај тие по мене, јас бегај тие уште зад мене, јас бегај се дури не ме закачија на гранката од големиот дап – каде што убавото девојче со небесно-сини коси прати една кочија да ме земе и лекарите откако ме прегледаа рекоа ако не е мртов, тоа е знак дека е уште жив и тогаш кажав една лага, па носот почна да ми расте и не ми излегуваше повеќе од вратата на собата, па потоа тргнав со лисицата и мачорот да ги закопам четирите златници, од кои еден потроши во гостилницата. Та папагалот зеде да се смее и така, наместо 2000 златници, Не најдов повеќе ништо. Па кога судијата дозна дека сум ограбен, веднаш ме стави во затвор за да ги задоволи краците, а кога излегов од таму, видов преубав гроз грозје во едно поле и падна во стапица. Та селаницот онака на негов начин ми закачи кучешки околу вратник за да му бидам чувар на кокошарникот и кога се увери во мојата невиност и честност ме пушти да си одам. А змијата пак со опашка, која чадеше, почна да се смее и потоа и прсна вена од градите, и така јас си се вратив во куќата на убавото девојче кое беше мртво. Па кога гулабот ме виде како плачам ми рече, видов дека твојот татко си прави кајче за да тргне да те бара. И јас му реков, е, кога би имал јас крилја, и тој ми кажа, сакаш да одиш кај татко ти? И јас му реков, камо среќа, ама кој ќе ме носи? Па тој ми кажа, јас ке те однесам. И јас го прашав, а како? А тој ми кажа, качи ми се нагрпи, така летавме цела ноќ и следното утро сите рибари кои гледаа на кај морето ми рекоа, има еден кутар човек во кајчето предавање, И јас оддалеку веднаш ве познав, затоа што срцето така ми проговори и ви дадов знак да се вратите на плажата. И јас те препознав, рече Гепето. И ќе се вратев на плажата, ама како? Морето беше немирно и огромен бран ми го преврте кајчето. И тогаш една ужасна ајкула која беше таму блиску, само што ме виде во водата, веднаш тргна на кај мене, го исплази јазикот, ме грабна без око да и трепне и ме голтна како кебапче. А колку време сте затворен тука внатре? праша Пинокио. Од тој ден до денес, веќе две години, две години, мил мој Пинокио, кој како да беа два века – А како успеавте да преживеете, каде ја најдовте свеќата и кој ви даде кибри за да ја запалите? Е, сега се ќе ти раскажам. Истата таа бура која го преврте моето кајче потопи еден трговски брод. Морнарите се спасија, но бродот потона на дното и листата ајкула која пак тој ден имаше исклучителен апетит, откако ме голтна мене, го голтна и бродот. Ама што зборуваш? Го проголта во еден залак, Праша Пинокио вджашен. Во еден залак, и го плукна само главниот јарбол, оти му се заглавил меѓу забите како коска од риба. И на моја голема среќа, бродот беше препон со месо, затворено во кути од калај, со кекси или поточно со печен леп, со шишиња вино, суво грозје, сирење, кафе, шеќер, старински свеки и кутии со восочни кибричиња. Со таквата Божја милост, Можев да живеам две години, но денес се е веќе при крај. Денес во моите килери нема повеќе ништо, а оваа свеќа која ја гледаш запалена е последната свеќа што ми остана. И потоа, и потоа, потоа мило моје ќе си останеме и двајцата во мрак. Вака, татичко мој, рече Пинокио, нема време за губење, мора да се бега. Да се бега, ама како? бегајќи од устата на игулата и фрлајќи се на пливањето во, море, во морето. Арно зборуваш ти, ама јас, мил Пинокио, не знам да пливам. Па што е важно тоа? Вие ќе ме качите на грб, а јас, зашто сум добар пливач, ќе ве однесам здрав и жив на плажата. Измислици, дете мое, одговори Гепето, нишајќи си ја главата и тажно смејќи се. Ти се чини можно една марионетка висока едва еден метар како тебе да може да има толкава сила и да ме носи со пливање на грб, Обидете се и ќе видите како и да е, ако било пишано да умреме, барем ќе умреме заедно прегрнати. И без да зборува, уште, Пинокио ја зеде врака свеќата и одејки напред за да прави светлина, му рече на татка си. Одете зад мене и не плашете се. Доста време одеа и го поминаа целото тело и стомакот на икулата. И кога стигнаа на местото каде што започнуваше големото грло на чудовиштето, помислијата застана за да разгледаат наоколу и да го начекаат правиот момент за бегство. Арно ама, Ајкулата, бидејќи беше многу стара и страдаше од астма и срцебиење, мораше секогаш да спие со отворена уста. Па така Пинокио, Подавајќи се од незиното грло и гледајќи нагоре, можеше да види убаво парче звездено небо и прекрасна месечева светлина надвор од зинатата уста. Ова е вистински момент за бегање, прошепоти вртејќи се на кај татко му. Ајкулата спие како заклана, морето е мирно и се гледа како да е ден. Дојдете татичко зад мене и уште малку ќе се спасиме. Кажано сторено, си искачија по грлото на морското чудовиште и кога стигнаа во огромната уста, почнаа да чекорат по јазикот на врвот од прстите. Ама јазикот беше толку долг што изгледаше како голема градинарска патека. И кога требаа да скокнат и да се фрлат во морето за да пливаат, поточно во најважниот момент ајкулата кивна и кивајки толку силно замавна што Пинокио и Гебето се одбија назад и се најдоа повторно зафрлени во дното на стомакот од чудовиштето. И од големиот удар на падот, свеќата изгасна, па таткото и синот останаа во мрак. И сега, праша Пинокио, но овој пат на вистина сериозен. Сега, дете мое мило, сме целосно загубени. Зошто загубени? Дајте ми ја раката, татичко, и внимавајте да не се лизнете. А каде ме водиш? Мораме повторно да се обидеме да побегнеме. Дојдете со мене и не плашете се. Како што го изговори тоа, Пинокио го зеде за рака својот татко и чекорејки на врвот од прстите се искачија пак по грлото на чудовиштето, па го поминаа целиот јазик и ги предоа трите реда заби. Но пред да скокнат, марионетката му кажа на татка си – Качете ми се на грб и силно прегрнете ме. На другото јас ке мислам. Штом пето убаво се смести на грбот од сина си, Пинокио сигурен во себе се фрли во водата и почна да плива. Морето беше мирно како масло, месечината блескаше со сиот свој сјај. А и кулата продолжи да си го сонува својот длабок сон, што не би можел да ја разбуди ниту артилериски оган. Конечно, Пинокио не е повеќе дрвена кукла, туку станува момче. Додека Пинокио брзо пливаше за да го стигне до плажата, забележа дека татко му, кој му беше качен на грбот и на кого нозете му беа до половина во вода, се тресеше силно како да боледува од тридневна треска. Се тресеше од студ или од страв, кој знае, најверојатно и од едното и од другото. Но бидејќи Пинокио мислеше дека се тресе од страв за да го утеши, му рече – Тато издржи, за неколку минути ќе стигнеме на копно здрави и живи. Но каде е таа благословена плажа? Праша старчето вознемирен се повеќе и повеќе и го наостри погледот како што прави шивач кога сака да надене конец во игла. Еве, гледам на секаде и не гледам ништо друго освен небо и море. Но јас ја гледам и плажата, рече куклата. Само колку да знаете, јас сум како мачките, гледам и ноќе и дење. Кутриот Пинокио се преправаше дека е добро расположен, но, но и тој почна да се обесхрабрува, силите му се намалуваа, здивот му стануваше се повеќе тежок и забревтан. Всушност не можеше повеќе да издржи, а и плажата беше на вистина далеку. Пливаше се, дури имаше здив, а потоа ја сврте главата кон ѓепето и со испрекинати зборови рече. Татко мој, помогнете ми, оти умирам. Таткото и синот беа на работ на потонување кога во еден миг слушнаа гласче како од раштимана гитара кој рече «Кој е тој што умира?» «Јас и мојот кутар татко. Го препознав гласот, ти си Пинокио. Точно, а ти?» «Јас сум туната, твоја друга родробија во телото на икулата. Како побегна?» Го следев твојот пример, ти си тој што ми го покажа патот и после тебе избегав и јас. Туно моја, Ти доаѓаш точно на време. Те молам за љубов да не однесеш кетуничките твоите деца. Помогни ни или загубени сме. Секако и со сето срце, фатете се за мојата опашка и ќе ве водам. За 4 минути ќе ве однесам на брегот. Гепето и Пинокио, како што и можете да си замислите, веднаш ја прифатија поканата. Но наместо да се фатат за опашката, проценија дека ќе биде поудобна ако се качат и седнат на грбот од туната. Да не сме многу тешки? праша Пинокио. Тешки? Ниту насон, како да носам на грб две корупки од школка, одговори туната која беше така голема и јака што заличуваше на двегодишно теле. Кога стигнаа на брегот, Пинокио прв скокна на земја за да му помогне на татко му. Потоа се заврте на кај туната и со возбуден глас и рече: Пријателче драго, Ти го спаси татко ми, немам просто зборови за да ти се заблагодарам. Дозволи ми да те бакнам во знак на вечна благодарност. Туната го подаде носот од водата и Пинокио наведнувајќи се со колената на земја ја бакна со љубов во устата. Кутрата Туна, поради неочекуваната искрена нежност на која не беше навикната, толку многу се возбуди, што ја нурна главата во вода, зашто се срамеше да покаже дека плаче како дете. И исчезна. А во меѓувреме, дојде денот. Тогаш Пинокио, подавајки му ја раката на гепето, кој едва имаше здив да стои на нозе, му рече «Слободно подпрете се на мојава рака, мил татичко, и одиме. Ке си одиме лека полека како мравки и кога ќе се замориме, ќе се одмориме попат». «А на каде ќе одиме?» праша гепето. «Во потрага по куќа или колиба, каде што ќе ни даде милост барем зала клеп и малку сено што ќе ни треба за спиење. Не поминаа ни сто чекори видоа како двајца грди никаквеци седат на работа од улицата кои бараат милост. Тоа беа мачорот и лисицата, но не личеа повеќе на тоа што беа порано. Замислете си дека мачорот, преправајќи се слеп, ослепел на вистина. А старата крастава и сосем немокна од едната страна лисица ја немаше повеќе ниту опашката. пашката. Така е. Тажната крадачка падната во најпуста беда била принудена еден ден да си ја продаде и собствената опашка на еден подвижен пазарџија кој ја купил за да си направи мафтало за тепање муви. О, Пинокио! извика лисицата со плачлив глас, смилувајќи им се малку на двајцава кутри неподвижни болници. Неподвижни болници, повтори мачорот, збогум лицемери, им врати куклата. Штом вие ме насамаривте еднаш, сега нема да наседнам пак. Верувај, Пинокио, дека денес сме на вистина сиромашни и несрекни. На вистина? Ако сте сиромашни, тоа и си го заслужувате. Сетете се на поговорката која вели се се плаќа, се се враќа. Збогум лицемери. Има и милост за нас, за нас, Збогум лицемери, сетете се на поговорката која вели јалово и геловото брашно. Не оставај не, не, не. Збогум лицемери, сетете се на поговорката која вели кој на друг гроб му копа, самиот во него ќе падне. И додека така говореше Пинокио и Гепето спокојно си продолжија по патот. Се додека по уште 100 чекори не видоа во далечината патека, а сред полињата убава колиба од сено со покрив покриен со керамиди и тули. Во колибана сигурно живее некој, кажа Пинокио. Додиме таму и да чукнеме. И така отидоа и затропаа на вратата. Кој е, се јави едно гласче однатре. Ние сме, еден кутар татко и син без лепи покрив, одговори куклата. Завртете го клучот и вратата ќе се отвори сама, кажа истото гласче. Пинокио го заврте клучот и вратата вистина се отвори, само што влегоа внатре разгледаа мута му и никого не видоа. А каде е стопанот на колибата, рече Пинокио зачуден. Еве ме тука горе. Таткото и синот веднаш се свртеа на кај таванот и на дедно гредиче го видоа Штурчо проповедникот. Ау, мило, Штурче мое, кажа Пинокио љубесно поздравувајќи го. А сега ме викаш твое милош турче, така? А се сеќаваш кога ми фрли дрвен чекан за да ме избркаш од твојата куќа? Во право си штурчо. И ти мене избркај ме, фрли на кај мене дрвен чекан, но имај милост за мојот кутар, татко. Јас имам милост и за таткото и за синот – но сакав само да те подсетам на грдото однесување што го покажа за да те научам дека во светов секогаш кога се може треба да се биде љубезен со сите, ако сакаме да ни биде возвратено со истата љубезност кога ќе ни треба. Имаш право, Штурчо. Имаш целосно право. И јас ќе ја запомнам поуката што ми ја даде. Но ќе ми кажеш ли како ја купи убавава колиба? Колибава ми ја подари една милозлива коза која имаше небесно сина волна. А каде отиде козата? Праша Пинокио со жива љубопитност. Е, не знам. А кога ќе се врати? Нема да се врати никогаш. Вчера си замина огорчена и блејки како да велеше кутриот Пинокио. Сега веќе нема да го видам повеќе, а кулата сигурно го распарчила. Токму така кажа? Значи таа била. Таа била. Тоа била мојата мила самовила почна да вика Пинокио и кајки и избезумено плачејки. И откако убаво се изнаплака, си ги избриша очите, подготви креветче од сено и таму го спушти стариот ѓепето. Потоа го праша Штурчо проповедникот. Кажи ми, Штурчо, каде би можел да најдам чаша млеко за мојот кутар татко? По три полиња од тука се наоѓа градинарот Джанджо кој чува и крави. Оди кај него и ќе го најдеш млекото кое го бараш. Пинокио со трчање отиде во куќата на градинарот, Джанджо, а градинарот му рече «Колку млеко сакаш? Сакам една полна чаша». Една полна чаша чини 50 денари. Дај ми прво 50 денари, па потоа. Немам ниту скршен денар, одговори Пинокио, ражалостен и растажен. Лошо, драга дрвена кукло, му врати градинарот. Ако ти немаш ни скршен денар, тогаш јас немам ни еден прст млеко. Судбина, рече Пинокио и тргна да си оди. Почекај малку, рече Джанджо. Би можел да се договорам со тебе. Сакаш да вртиш кофа од бунар? Што е тоа? Тоа е едно дрвено орудие што служи за вадење вода од бунар за наводнување зеленчук. Ке се обидам. И па тогаш извади 100 кофи вода и ја за возврат ке ти подарам чаша млеко. Може така? Джанджо ја однесе куклата во градината и ја научи како да врти. Пинокио зеде веднаш да работи, но уште ги немаше извлечено стоте кофи, тој веќе беше испотен од глава до петици. Таква мака никогаш не почувствувал. До сега вака се мачеше вртејки, рече градинарот, моето магаренце, но денес животинката е при крај на животот. Ке ме однесете да го видам, праша Пинокио. Со задоволство. Кога Пинокио влезе во конјушницата, виде на сеното спружено магаренце, преморено од глад, и тешка работа. Кога го погледна вретенчено, се вознемири и си кажа во себе. Ама јас го познавам Магаренцево. Ова лице не ми е непознато. И го праша со магарешки диалект, наведнувајки се на кај него. Кој си? На тоа прашање магаренцето ги отвори умирачките очи и одговори на истиот диалект, пелтечејки. Јас сум, јас сум, јас сум фитил, фитил. Потоа ги затвори очите и воздивна. Ах, кутар фитил, рече Пинокио со половина глас. Зеде една рака сено и си избриша една солза што му тешеше по лицето. Се вознемируваш толку многу за едно магаренце кое ништо не ти значи, рече градинарот. А што да кажам јас што го купив во готови пари? Ке ви раскажам, тоа беше мој другар. Твој другар, мој соученик. Е како? извика Джанджо, прснувајќи во голема смеа. Како рече Симал Магаренца со ученици, можам да си замислам што си учел ти. Дрвената кукла не одговори ништо за тоа што се разжалости поради тие зборови. Ја зеде чашата со речиси топло млеко и се врати во колибата. И од тој ден паната му продолжи цели пет месеци да станува секое утро пред мугри за да оди на вадење кофа и да си ја заработува чашата млеко која му чинеше добро на болежливото здравје на татко му. Но не се задоволи само со тоа, затоа што подоцна научи да прави кошеви и кошници од трска, а со парите што ги заработуваше успеваше да ги исплати дневните трошоци. Меѓу другите нешта, самиот направи една количка за да го шета татка си кога на времето беше убаво за да земе чист воздух. А до доцна во ноќта се учеше да чита и да пишува – Од близкото село за малку пари имаше купено голема книга на кој не достигаа насловната страница и содржината од која учеше да чита. Што се однесува до пишувањето, користеше скромна сламка како пенкало што ја натопуваше во една писка исполнета со сос од капини и цреши, бидејќи немаше ни мастилник, ни мастило. Всушност, тој со својата добра волја да се труди да работи да напредува, не само што успеваше да го издржува постојано болежливиот родител, туку, најважно од се што успеа, да стави настрана 400 денари за да си купи ново костумче. И едно утро му рече на татка си. Јас ќе одам на близкиот пазар за да си купам палтенце капче и рало чевли. Кога ќе се вратам дома, додаде со смеење, ќе бидам така убаво момче, Ке бидам облечен што сигурно ќе помислите дека сум некој голем господин. Што ми излезе од дома, зеде да трча весел и среќен. еден миг слушна како некој го вика по име и кога се сврте го виде убавиот полжав, кој ползеше надвор од живата ограда. Не ме препознаваш? Како да те познавам и како да не те познавам? Не се сеќаваш на полжавот кој беше слуга на самовилата со небесни сини очи? Зарем не се сеќаваш оној пат кога се симнував, за да ти запалам и отворам и кога ти остана со едната нога забиена во вратата од куќата? На се се сеќавам, викна Пинокио. Веднаш одговори ми Драг Полжаво каде ја остави мојата убава самовила, како е, што прави, ми простила ли, се сеќава ли уште на мене, уште ли ме љуби, далеко ли е од овде, би можел да појдам да ја видам? На сите овие прашања кои Пинокио со невидена брзина ги постави без да земе здив, полжавот одговори со истата рамнодушност. Мил мој Пинокио, кутрата сам овила лежи во болнички кревет. Во болница? За жал, ја погодија илјада неволи, па тешко се разболе и сега нема да си купи ни еден зала клеп. На вистина? Каква болка ми причини, леле, кутрата сам овила, кутрата таа Кога би имал милион, веднаш би отрчал да и го дадам. Но јас немам ништо друго освен 400 денари. Еве ги, тргнав да си купам нова облека. Земи ги полжаво и оди, однеси ги на мојата добра самовила. А твојата нова облека? Ма што ми е гајле за новата облека? Би ги продал дури овие партали за да ја помогнам. Оди полжаво, побрзај и за два дена врати се, зашто мислам дека ќе имам уште некој денар да ти дадам. До сега работев за да го издржувам татко ми. Од денес па натаму ке работам уште 5 часови повеќе за да издржувам мојата добра мамичка. Збогум полжаво за два дни те чекам. Полжавот пак, спротивно на неговата навика, зеде да трча како гуштер сред големите августовски горештини. Кога Пинокио се врати дома, татко му го праша. А новото костумче? Не можев да најдам некое што добро ке ми стои. Судбина, друг пат ќе купам. Таа ноќ Пинокио наместо да седи буден до 10 часот, остана буден се до полноќ. Наместо да направи 8 кошници од трска, направи 16. Потоа легна в кревет и заспа. И во сонот, како да ја виде убавата и насмејана самовила, која од како го бакнала, му рекла вака. Браво, Пинокио! Како заслуга за твоето добродушно срце, ти ги простувам сите палавштини што си ги направил до денес. Децата што со љубов им помагаат на своите родители во беда и болест, секогаш ќе бидат заслужни за големи пофалби и наклонетост, иако не би можеле да бидат наведени како пример за послушност и добро однесување. Мисли на иднината и ќе бидеш среќен. Во тој миг сонот заврши и Пинокио се разбуди со ширум отворени очи. Е, сега вие, Замислете си ја неговата вчудовиденост кога се разбуди и виде дека не е повеќе дрвена кукла, туку дека станал момче како сите други. Разгледа наоколу и наместо старите сламени дзидови во колибата, виде убаво наредена собичка, накитена со речиси елегантна едноставност. Скокна од креветот и најде сосем нова облека, ново капче и рало кожени чизми со кои вистински блесна. Кога се облече, Сосем природно му дојде да ги стави рацете во джебовите и извади мал паричник од слонова коска на кој беа напишани овие зборови. Самовилата со небесно сини коси му ги враќа на Пинокио 400 денари и му се заблагодарува од се срце. А кога го отвори паричникот, наместо 400 бакарни пари блескаа 40 златници, сосем нови. Потоа отиде да се погледне во огледалото и му се причини дека гледа некој друг. Го немаше повеќе од блесокот на дрвена кукла, туку виде срекна и умна слика на момче со костенлива коса, со светло сини очи и со весел и свечен изглед, едноставно пресреќен. И сред сите тие чуда кои едно по друго се случуваа, Пинокио уште не знаеше дали е буден или сонува со отворени очи татко ми каде е, во еден миг се сети и свика. Потоа влезе во соседната соба и го најде стариот џепето, здрав, жив и весел и добро расположен како некогаш, кој пак му се вратил на стариот занает, делкач на дрва и црташе прекрасна рамка богата со лисја, со цвекиња и главички од разни животни. Открите ми една тајна, татко, и кажете ми како ја објаснувате оваа ненадејна промена – Го праша Пинокио скокајки му на вратот и покривајки го со бакнежи. Ова ненадејна промена во нашава куќа е се твоја заслуга, кажа Јепето. Зошто моја заслуга? Затоа што кога лошите деца стануваат добри, тогаш срехни и насмеани стануваат и нивните семејства. А стариот Пинокио од дрво каде ли се скрил? И него таму, одговори Гепето, и му покажа голема дрвена кукла подпрена на едно столче со главата падната на едната, едната страна, со рацете што му висеа и се нишаа надолу и со нозете прекрстени и свиткани на половина, така што ќе беше на вистина чудо да се исправеше. Пинокио се сврте за да го погледне и откако малку го погледа си рече во себе со неизмерна среќа. Колку бев смешен кога бев дрвена кукла – и колку сум сега среќен што станав добро дете.